MC Манга байна. За, сайн бацгаана уу? Сайн бацгаана. Бид нэр сэтрүүлгийг хэллээ. Өнөөдөр манай студид <laughs> Тэвүүгээ манай сэтрүүлгийн юу болчихо? Нэг юм болчлоо тэ сая. Нэг нэг Нет проблем, а? Бичиж байгаа юм уу? Да, здравствуйте. Тийм үү, бичиж байгаа юм те. Эй, зэндээ. Чи Япон явна гэж ямар анчаа? Япон, Япон, Япон. Японд очиад юу юмэр вэ? Баа хаалт болох уу? Янз янз. Гой хаалт л үү? Энэ одоо гадаад байж нэг хоолын нэг тэгэхгүй л баста гадаад явахаар хоолын шижиглээ шаа. Японд чинь нэг Google-ээр тэгээ хайж үзчих. Японд үед зардаг болов гэж. With maps ашиг. Тэгээд битцсэн мэт юм шүү дээ. Тэр нь. За. За <laughs> тэгээд зүгээр л юм ярил л та хэвлээ. Яга сериосны болчихо зүгээр чимэг ярил та. Чимэг ярил та гэж. Бидгээ л нэг хиппи өвс гэж шат шүү. Хиппи өвс. Сахад самба э? аа. Витамин төлөө зүтгэх гэж. <laughs> тэмцэгч шаттай хиппи. Өнөөдөр манай бэлгээ зэндээ тэмүүгээ нар хөрөлцөн ирсэн байна. Мэдээж тэгээд би бата Миний нэрийг бата and friends. Тэгээд зөвөр л friends. Бата and friends. Яг тийм тийм нэртэй нэгсэрлэл байдаг шүү дээ. Тийм тийм. Америкийн юмнууд ер нь их өөртөөх нэрээр нэр одоо юм те нэвтрүүлгүүдэд нэрлэж шахаад. Тий. Бүх юм өөртөөх нэрээр нэрлэж шахаад. Ямар нэг юм шаавал Dave Chappelle show гэх юм эсвэл Chris Rock show гэж гэдэг те. Ellen гэж хэлдэг. Oprah. Хаас. Бүх юм яг нэрээр шахаад. Letterman, Fallon. Ер нэр бүгд нэр нэр нь шүү. Нэрийн их тийм шууд гаргаж тэ яадаг брэнд болгодог. Тэгвэл угаасаа шууд тэр хүний бодонгууд шууд тэр шоунд бодогдтол. Тий. Тэгэл бүх юм бодогдтол. Тэмүүгэд микрофон өгдөг билгээ. За тэмүүгээ юу энэ та орд юу чи. За цаагаан та. Энэ ингээд э, би ингээд сойр дэрээгүй <laughs> ирсэн чи амар шаж нөгөөгүй ш. <laughs> Тайл бидэрс төвтөрдөгтэй. Оролцоогүй баг. Сүүлд хизээ оролцлоо. Бараг нэг 2 дугаар дугаар муугар л 1 мэгдгэр дугаар ч юм. Тийм баг та. Тэр үед оролцсон те. Тэмүүг бол манай их сургуулийн найз байгаа та бүхэн мэдэх бах. Өвтө 91 нэг төгсөлтийнхэн дэд одоо тэгэл ямар нэг юм хийгээл явуулах гэж. <laughs> Юу гээд яваа та. Биш тэгэл яг үтэй маркетинг хийх гэл маркетинг нэг их сургалт нэ гэсэн тэгэл кофе шопын бас маркетинг гэдэг гал мэрэгчлээ хөөж нэг үзэж шахаас та. Маркетинг гэхээр одоо яг ямар хөө ажлууд хийх вэ? Ямар хөө ажлууд хийж байна? Яг тэгэл э, аль болох сурчлах гал нэг одоо би энэ юг ашиглал сошиал медиаг ашиглаж л нэг кофег ин ч юм уу те. Тий. Кофений зураг мөрч юм тэгэл ер нь бол байнга гэл инстаграм дээр ингээл нэг юм байн хараад хар чинь жоохон хүн орчдөн штэ тэр нэг хэсэг юм. Тархийн угаа. Тархинд unconsciousness нь ер нь ингээл шингэх шингэх. Тийм л юм хийдэг. Их мөнгө өрсөн юм бол байхгүй л те. Уусаа төсөвгөө. Тийш үү. Зүгээр нэтэр одоо бол тий хангалттай хүмүүст юм мэддэгдүүлж боломжтой штэ одоо ингээд бид нэр бүх бүх юм ингээд комеди эднэрийг бол одоо зөв фейсбુકийн ивентээр л хийж байгаа шүү дээ. Ямар ч юм Facebook байхгүй хахад бид нар одоо яах вэ? Бараг зармар тавих байсан байх шүү дээ. Бид нар одоо тий телевизээр реклам явуулах ч юм уу тий. Тэр ер нь ивенттэй яаж хүмүүсийг өрөх байсан тий. Амар сонир байсан байгаа. High five дээр тийм байдаг лөө. MySpace дээр ивент үүдэг лөө. Байдаг байсан тий. Гэтэ ер нь Facebook ер нь ивентийг Чон усгаш. Тий бүр яг нэг ивент жилээ шаад ааших аашис шүү дээ ингээ найзуудаа харж маашаа те хин хин явж байгаа бол тийм гүлгэж харж маашаа те а тэр байгаа юм байна тэнтэй очиж уулзч болох юм байна тэгэхээр энэ нэг бол амар боломж маркетинг сошиал маркетинг уусаа л хүмүүс бүгд тэгэл уцаараа уцаа хэрэглээл уц руугаа харж байгаа юм чи ер нь тэгээ тийм бах тийм бах сан шүү те хүмүүс орж ирчихэл ингээл уцаараа оролдож шахаад гэртээ. Гэтэ би өөрөө ч гэсэн оролддог л доо. Ямар сайн яг нэг бусад хүмүүсийг харангуудаас өөрөөсөө санаа зовж байгаа чи би одоо юм уу? Ялангуяа тайзан дээр гэж. <laughs> Найзтайгаа ингээл уулзах гал нь ирдэ штт. Аа одоо бүгд дэдэс тедэн зэгт тэр газар уулзцаа ингээл ингээл уулзаал хоорондоо гар марч удаан уулзах штт тэгэл биенийхээ юг асуугаа шахаад. За ингээл тойрч явдсан штт те. Тийм байцалч бас тийм. Хин хий үйж байгаа ингээд ингээд явж унтдаг. Тийм шээс. За би ажи хийсэн байхгүй ажиллая гэл. Тэгэл явчихна да. Бүгд нэг юу одоо нэг юу хэвээр мэдгэл хийгээш байна. Яаж чухал явж байгаагаа харуулаа шээс. Нэг хоёр нэг хоёр. Тэнгүүтээ тэгэл гэж байна. Гэтэ ирээдүйд бүр яах бол гэдэг л тий. Ирээдүйд бүр галзуулах тий. Одоо Instagram бол зүгээр 20 жилийн дараа нэг тийм дурсамж мурсамж болоо шат тий. Тэр үед ямар ч тийм ямар ч алей байсан юм тий. Instagram гэл юм өдөржингөө зураг тавиал 15 секундын бичлэг тавиал хийсэн зураг мураг нь 1000 давцсан уу ирээдүйд бүр яг амьдралаа тэр чигт нь стрим хийж болдог болох тий бүгд стрим хийгээшээ. Аа нэг Үе ирэхэд мөн ирэхэлж яахан сонирн болох бах тий. Аа тий. Чи стримээ явуул та чи яг хаана байгаа яг үнэн хэлтэй. Надад стримээ явуул та. Бид ухруулад харъя. Тэгвэл тэгэл чадахгүй. Дэглэж гой гой мөчүүдийг тэгэл хэн дахин үзээд иж болох юм бэ? Аа шүү. Тийм шүү. Одоо бол тэр тэр ч одоо хэд үл ингээл гар утсаараа бич бичээл видео хийж байгаа шүү. Тийм. Тэгээд тэрийгээ яг <clears throat> тэр жигт нэг хадгалдаг ч юм уу бичиж аваад гэтээ заавал ч их сонирхолтой хүмүүс байхгүй л хэл та. Гэтээ яг энэ <clears throat> Instagram одоо ингээл Facebook-ээр юм юм бичээл яаж байгаа ч зөв хүн зүгээр л өөрийнхөө нэг одоо тий өөрийнхөө бодож байгаа юм л ингээл илэрхийлж байгаа юм нэг нэг журнал шиг үү тийм одоо журнал ингээд тийм дурсам дурсгалын дэвтэр мэтэр гэж яддаг шүү дээ тийм ангита ингээл бүгд юм бич хинт сайн бай юм бэ тэгснэ ингэж хобби тэгснэ хоорондоо солилцсон байдаг тийм тийм тэр бүр нэр бүр яг сошиал медиас юм биш гэж энэ бол нийгмийн сүлжээ хүмүүс зүгээр яг ирээдүйд яг өөрсдөө тэр одоо байдлыг тэг хүмүүст ингэж мэддүүлж энэ бол нэг хоорондоо ингээл уулзж байгаа штэ тий тэр ертөнцид. Яг тэр нь бүр ингээд илүү боловсронгуй болсоор байгаа зүгээр илүү нэг тийм санаа өөр болох тий. Одоо чи ямиг лайк лайклахыг одоо ингээл Facebook гаргаж ирсэн штэ. Тий. Таалагчлыг лайк өгдөг. Хай та болохоор зэрэг нэг хай та өгдөг штэ. Хай фай өшөөч юу лээ ингээд хүмүүсэд үнэлгээ өгдөг гэсэн мөлий хай тав дээр. Ингээд юу лээ нэг юм зоос шиг өнөд явуулдаг ч лээ. Санаж байна уу? Тэгээд ингээд бүгд нэг өөртөөс нэр мэртэй. Фани маань ичлээ. Хай хай тав уу гэж хаадаг гэсэн чинь ягаад нэг тийм янз бүрийн фани маань. Тий, тий, тий. Handsome. Beautiful. Мен чинь нэг <clears throat> хай тав дээр яриад нэг э, найзуудаас <laughs> профилыг үзсүний тоо амар баг шагаадсан байхгүй. Нүүдлэгч бүр амар ихсэн шагаад. А профилын үзсэн тоотой тий үзсэн тоотой гэдэгсэн байхгүй. Йоо тий. Тэгээ би өстө би бүр хамгийн хойно шагаад байдаг. <laughs> Лүүзертэй шаад тэнгуут нь өстө за энэ яаж ихсэж болох вэ гэж би нэг <laughs> аргасан өвчлээ тэгээ нэг ерөөсө профайл пикчер ингэж дандаа тийм тий хүүхнүүдээр гэж зүгээр нэг <laughs> залуучуудыг тийм орхитдох тийм <laughs> царилэг хөөхний зураг тавьж байлаа. Тийм. Тиймэрхүү зураг тавьсан чи зүгээр л амар өсчээд гэсэн. Тэгж ийсэн шүү дээ. Тийм. Өрхтөө шатцаад гэсэн. Нэг тийм хуурамч профайлууд бас явдаг гэсэн шүү нэг. Нэг амар тийм дажгүй охин намайг айдсан байхгүй юу? Тэгээ бүх зурган дээр нь яагаад ч юм ямар нэгэн байдлаар царай нь юусаа гараагүй зөө. Аа Тэгснэ нэг жоохон өөр өөр зурагч юм шиг санагдашаа. <laughs> Гэтэл нэг тийм амар тийм дажгүй бие мэтэ охимсог. Айдалчаал дараа нь харж ирсч зөвөр нэг тэр зураг нь реклам дээр байдаг нэг зураг байдаг шээ. Зөвөр нэг гадаадын тэр мөрийг зөвөр шаатсан зөвөр би тэрийг харсныг хоо ямар гоё хөлтэй юм гэж бодож байсан шээ. Зөвөр л хуурамчаг. Гэтэ хүмүүсийг тийм хуурамч аккаунтаар <laughs> яаж хүмүүсийг тагнад юм шиг байна тий харах гэж те. Хотлоо фрэнд биш мөртлөө яг нууц аккаунтаар яг харааш. Энэ нэг Facebook жоо юу үсгэсэн үү? Тэм яг тэм таалагдж байгаа шууд илэрхийлэх гэсэн тийм үсгэсэн үү? Одоо би ч жоо хамттай ууш үгсэн. Маягаар тий. Одоо нэг дор одоо юу гэдэг 5 6 лайк. Зургийг чинь бүгд нэг янз бүрийн зургуудад чинь лайклах ч юм те. Аа. Зүр нэг тийм хальт хан өгч байгаа юм шиг шээ. Тийм шүү дээ. Бүх зургийн лайклаа шахаад байл те. Яг бүр амар дохион. Бүх статус энэ лагч өглөө. Чоо чоо тэгжсэн үү? Ганц хоёр удаа л тэгжсэн. Тэгэл Гэтэ би тэг зөрүүлж юу ч хийгээг л дээ гэж. Бас э, жоохон хэцүү хүмүүс байсан гэж. <laughs> Амар зэрэг царилэг өгөх нь наваа тэгээдсэн болж байгаа. Тэ Facebook-с олж нэрээ зөндөө хүмүүс бас танилцчихсан тий. Яаж байгаа ш тий. Холбогдож ш. Холбож байгаа ш. Зөрөгтэй болох шээс тий. Аа. Би нөхөнд л одоо баг Facebook ч юм бүр хэдхэн жилийн өмнө биш байсан мөртлөө бас л тэгээ нэг 10 жилийн өмнө бол зүгээр амьдрал шал өөр өссөн байгаа. Одоо бүр яг хүн болгон Facebook-т тий. Face чи юу юм? Тэгж асуучихсан шээ. Face-ээр танилцах гашаа тий. <laughs> Зүгээр нэг амь жинхэнэ амьдралтай яг ингэж яг хэлж чаддгүй юм аа. Фэйсбүүкээр яг илэрхийлэх гэж шахаад. <laughs> Хотлоо хотлоо юм бичиж шахаад те. Эдэж амаараа хэлэхгүй юм аа. Чамдаа хайртай шүү, мартай шүү. Аа <laughs> амир чатаар амир янаг өстэй шас те. Янаг чат чаа. Гон шүлэн үлэг бичиж гэж өгш. Йоо өстэй. Нэрчдэг шээс. Билгээ ер нь яаж охин нэрчсэн бэ? Нэтэр. Нэ тэр юм. Шинэ нууц шүү гэж энэ. Чи зэрэг бүх зурагнуудын нөгөө нэг лайклдаг яг тэр тактикийг ашигладаг уу? Мм. Эсвэл одоо бүх постлсан юмнуудын яг бүр лайклаа. Тэг, ер нь бол поклохоор арай шал арай л ондол байд юм билий гэж яал. Арай шолоохон гэж юм. Харин мэдгүй поклохоор л шууд хариу өгөөж мөгөөддөг шүү дээ. Чи хин бэ юм бэ гэж мэгэл. Зүгээр мессежчүүд юу шиг авахгүй цаа. Зүгээр синдүүлэл өнгөрдөг гэж. <laughs> та нарыг царайлаг царайлаг өгөхөд өгдөг нэр удаа болч байна. Аа тийчээд Facebook шүү дээ. Синдэлвэл. Чи хин бэ гэсэн чи нэрээ оцсон гэсэн чи нэр нь бичсэнтэй бэлэг баяр доор нэг адан тушаална ирээдүйн бие өвчин. Future boyfriend. А тийм. Одоо ярьстай. Smooth шүү дээ. Чи яаж нэрдэг гэсэн? хот штэ тэгэл хотлоод чатлаад чатлаа лим юм яриад хотлаа тэг тэг нэг юм бичээл инээлэх гэж оролдол. Тэгэл жоохон инээлгээл нэг гэтээ нэг яг нэг ингээд хүнтэй бичээлбэр нэг амар гоё болчт нэг тийм яг нэг урсгалд ороо шатчихдээ штэ тий. Яг бүр бичээш байгаа би энийг шууд ойлгоол амар хурдан бичээл. Тэгж мэг тэгж мэгэл. Гэтэ яг уулзсан готой амар тийм бүрэг ичимхий шаттай. <laughs> Нэг юм хэлж байна. Зүгээр байгаа шүү. Гэтэ дотоод сэтгэл нь фэйсбүүкэр шүү. Аа. Яг тийм болчих. Сэтгэлийн сэтгэлийн намжлал шаттай. Гэтэ фэйсбүүк байгаагүйсэн бол хүмүүс хоорондоо хэр их танилцсан юм бол Тэгэл мэдгүй одоо тэгээд илүү байхаас хүмүүс бол бага мэд мэдгүй шүү дээ. Гэтэ Facebook э, бага байхаас юм хөө. Яг Facebook гэж ямар ч тийм сошиал медиа юм байхгүйсэн бол гэтэ Facebook-ийн оронд бас нэг юм болчихлоос байх л та. Тэ? MySpace нэг илүү явчихсан. MySpace сая нэг буцаж нэг гарч ирэх гэж үтсэн те. Тэгээ одоо MySpace уу. Тэгээ Farel Marel рекламад ашиг. <laughs> Юм юм билээ. Ер нь л алдан багаар байсан. Тэгснээ тэгээд суух шат. Би MySpace нээж мэгэж шахаад суух шат. MySpace нь бас тэр хүн тэр хэсэгт амарч ажилласан тий. Манайдаг нөө хайтаа ашигладаг байхад л MySpace чинь Америкт амар том байсан юм шүү. Тэгээд Орос хятадууд бол Facebook хэрэглэдэг үү тий. Тийм өөр ингэс юутэй гэсэн Орос. Контактиг гэдэг Орсын VK гэдэг гэснээр. Хятадтайх чинь юу вэ? Хуучинтаа үзээгүй юм лөө. Яа өмнө цэггүй юм шаттай. Яа мөнгөний сошиал хэлээр. Аашаа. Яаж идэх шээ. Дүнц дүнц тац тац тац дүнц тац тац. Тэр Роналдо вс таймер вс таймер. Роналдо яалч бүр явн чангараа шахаа те. Амар стаж. Одоо ихтэй ер нь яг карьерийнх нь яг ер нь оргил үе явах те. Нилээ оргил үе. Тэг нэлийн удаан улам сайжирч байна те. Одоо энэс ингэж байгаа л яг жоохон ингэж дундарч эхлэв те. Амар өсөж байгаа л жоохон ингэж тэрийг хадгалж байгаа л тэгэл буурал. Мессиг гэхдээ амар Э, тэр хүмүүс нь гэж ярьдаг юм билэ. Зүгээр л авиас гэдэг. Авиастай зүгээр цаасаа л тийм төрцөн. Роналдо болохоор ингэж байнга өөрөө ингэж дайчилж ингэж тэмцэж ингэж өөрийгөө амир өөрийгөө төвшөнгөө амир сайжруулдаг хэвээр. Өөрийгөө хөгжүүлж сайжирсараа бүр илүү гараад Мессигээс нэг жил илүү гол мол хийгээд Champions League-ийн нэг үлрэлт хийсэн 15 гол шааж чадсан гэж. Амир столцсон. Хүсэл эргэлзэлтэй. Тэгэл Кристиано Роналдо юм шүү дээ тий. Тэгэл Кристиано ч авьяастдаг шүү дээ тий. Энэ нэг шинэлэг техник гаргаж ирж байна шүү дээ хөлөмгөр. Тий. Англи зүгээр нэг тийм сор өстэй байсан шүү дээ. Манчестерд байхдаа өмнө далдаг тоглолдог шүү дээ. Бөмбөг авахаар авахаар л хүмүүс өөр ингээд харааш байгаа тий. За юу гэх нүг харааш. Бүгд агаарлаа төлөвлөж төлөвлөж юу <coughs> за тийм ээ. Гэтэ уул нь Рүүни өстэй Рүний жоохон сонд болдог шүү дээ. Сайн ч юм шиг, муу ч юм шиг, азгүй ч юм шиг. Нэг тэнэгстэй. Намаг намаг үзчих талаа нэг гол хийхгүй шээ. Яг үзэг огт нэг сон сон амар амар унаж татчих гол хийж байсан. Ситиг эсрэг тим гол бол хийцдэг шээ. Ситиг эсрэгөө. Яа бүр амар. Ситиж бүр эпик шат. Ситиж бүр амар чангарцаахгүй та. Арабын мөнгөөр. Ер нь бол мяасан. Арабын мөнгө шээ. Челси ч бас мяаштай. Челси бас мяа дөрөвхөн анханасаа сайн байсан юм шүү. Анханаас сайн байгаагүй. Бааллаа. 55 онд л анхны цом авчихсан байхгүй юу? Нэг цом авчихсан. 1901 он байгуулсан. А чи бүр тийм дээр юм ярьсан. Тэ. Би зөв нэг 2 байгаа оноос шүү. Шууд Премьер лиг гэдэг нэрлэхсэн нөө. Дрогба. Тэ. Нэг Баллак, Маллак юм юм. Деко. Макелеле, Эшли, Кол, Жой Кол гэдэг. Тэ хамаач. Жой Кол. Би өмсцэн байна уу Челсиг. Судалцаа шүү. Балетели одоо юу болсон бол нөгөөний амар хар. Сити дөө лөө. За чи Ливерпул банд халааж байгаа шүү. Өө тийм. <laughs> Сэлгээд цугад. Одоо ер нь бол гимтцэн л дээ. Ер нь бол мяат толгой шаа. Ерөөс гол хийхгүй. Тэг ингээд нэг үнтэвс тавьчихсан байдаг. Амар дарамттай <laughs> шаттай байдаг. Балателед амар хэцүү байх тий. Өөрөө л шааша гэж бодож шахтай нэг сугараа шахдаг шээ. Өөр бол тийм хайн густай. Зүгээр л мэднэ. Чөлөөтэй штэ. Аа. Зөв нэг нэг хэсэг зөв зөв юм хийчихэл тэгээ. Ингээл байждаг. Роналдо шиг хөдөлмөрлөхгүй юу? Тийм зүгээр ингээ байждаг. Тэнэг тэнэг юм хийгээшээ. Нэг тоо хааны мааны юм хийгээшээ штэ. Юу ий. Газархана бэлтгэлээр дээш харцсан юм бодож бодсон сууж багш бусд нь бүгд бэлтгэл хийж чах чи инеж минь гэж. Зүгээр тийм хайнгастай. Тэг амар октод мохтуудтай нийлж эргүүлж эргүүл. Тий. Зугаацч баар мараар явдаг хэвчээ тийм хэвчээ. Тэгээ одоо ингээд Ливерпул шавууч бус бус бус клубүүд ч одоо амар хорин шүү дээ бэлтгэл хичээл ямар ч тийм арх мэрх дарс байхгүй шүү гэдэг одоо харалцаа. Тэгээ уусаа 1.7 ногч чинь эднес чинь 200 мянган паунд аав нэг хэрчээ. Юу вэ 1.7 ногт. Илүү үнэтэй. Кристиано Роналдо чинь 375 мянган евро авдаг байсан шүү дээ. Нэг гэрээн нэг долооногт. Одоо юу болсон юм? Сүүл дахиад Реал Мадрид гэрээгээ шинжилсэн баха. Ой, тэгэхээр амар болно гэсэн үг. Евроч чинь хэд вүлээ? Төгрөг хэдэн төгрөг лээ? 1 евроч. 2000 болоо. Сард 2400 мөрөнцөө. Гү 7 хоногт. 2400 бол биста баг сард 900 сая төгрөг мөгрөг аваашаа. Сард бишээ 7 хоногт те. 900 сая шат те. Би нөгөө би нөгөө FIFA-гийн нэг тоглох төртэй нэг PC-гэр. Тэгээ нэг менежерээр явгууд яг э, тийм багийн тийм ямар structureтэй байдаг те. Бүрэлдэхүүн хідэн дөрөв яаж цалингаа яа нэмдгүүгээд тэрийг тулцсан байхгүй. Тэрэн дээр бол яг харгийг харуулдаг байхгүй яг багийн тэр ажиллагаа яг яаж хөгддөг. Тийм те. Бэлтгэл дээр яаж юм бэл те. Статистик нэмэр амир амир болцсон юм билээ хөлн бүч судлал болоо шатсан мөр. Роналдогийн ухаан бол. Роналдог сайжруулах гэж тэр Жосе Мореногийн туслах нь нэг португал зал өгдөхгүй. Тэр ингээд нэг маслын мэрэгжилтэй ингээд хүний болчин болчин одоо яа дээд зэрэгээр ажиллах гэсэн тийм мэрэгжилтэй. Тэгэхээр Роналдогийн нэг уийн одоо бүр сайжруулж алсаас хэр хүчтэй зөвхөл зөвхдөг болох вэ гэд. Тэрийг тэгээд тийм техник заагаад өгсөн. Тэгээд сайжраад амар нэг төрүүлж амар шахаас тийм амар алсаас нэг цөм цөм зөвхөж гол хийж байгаа шээ. <laughs> Амар юм сүүлд сүүлд гэсэн. Сүүлд яг нэг эд одоо төрүүжил Реалд орсноос хойш үгүй Реалд нэг хэсэг жоохон тоглосон шүү дээ. Одоо ч тоглож байна. Тийм л дээ. Нэг гэрээг э, шинжлэх багтай юм. Аа. Тэгээд Жозе Мориног байхад Реал Мадрид ч нэлээд сайжраад тийм нэг одоо нэг хүнийг сайжруулах шиг бүгдийг ингэж тийм чигд сайжруулж чигд сайжруулж фитнест оруулна гэж бас тийм тасалжуулагчаас хамаар тийм л. Тэгээд дасгалт одоо Жозе Моринь одоо өөр ингэс нэг тийм хийх ёстой тийм дасгалууд байдаг те. Үр жирэл бүгднгэр нэг хийлэгдэг өөрийнхөө програмтай те. Тэгээл яг тэрнээс Тэгээд тэр баримталдаг юу нь Жозегийн яг баримталдаг юм те. Хин бэлтгэл дээр сайн тоглож байна. Тэр хүн талбай дээр гарна гэсэн тийм үлдэнт юм байна. Аа. Хин илүү байна те. Тэгэл нэг нь удаа талбай дээр болохгүй шүү дээ. Муу тоглож юм те. Хэдэд алдаа руу ингэ шууд суулгаал те. Тэгээ сэлгээр гарчсан хүнд бол маш том боломж. Хэрвээ сайн тоглож чадах юм бол их тийм байрлал бүр дээр халдсан нэг үсгцэн. 10 жигүүрийн байрлалтай асаарт хамгийн урд <laughs> ямар аир хөлмөхөр шаач байгаа шээ. Урд Диего Кошта гээд Фабрикас Фабрикасыг Барселонаас авцсан. Очно Арсеналын хүү гээл. Арсеналд Барсагаас Барсагаас Арсеналд ирсэн те. Арсенал Барселона Барселона клуб академи залуу. Фабрикас. Тэ. Тэгээ нэг Премьер лигт гэлцэж байгаа тэгээ буцаад Барселог авсан шүү дээ. Аа. Тэгтээ бас нэлээ нэг сайн тоглог байхгүй. Барсад тийм. Барсад. Тэнгүүдээ Реалд ичсэн. Тэнгүүдээ Челси авчиж байгаа. Буцаагаад тийм. Арсенал бол тийм Барсагаас одоо эрүүл би одоо ганцхан баг тэр дэмэр нэг л тийм. Тэр нь Арсенал байх болно шүү. Фабрикас ч өөрөө хэлж юм лээ. Тэгсэн чинь зүгээр <laughs> баг нь автгүй шээ. Тэнгүүд нь шууд Хосе Мориньо Челси тавал. Тэгсэн чинь одоо бүр зүгээр пасыг зүгээр лаач гэдэг шээс. Яг Лалиг бүр амар пас пасны тийм лиг байхгүй пас амьсатай. Доогуур дандаа доогуур дамжуулсан. Нэгийн хүрэлттэй пасууд. Тэ. Тэгж тэгж одоогийн хөлбөмбөг бүгд бүр яг яалч сайжирсан мөлий. Манайд нэг 2000-ад нэг 88 оны үед нэг Премьер лиг гэдэг нь тэр үед чинь Ливерпулийг амар дэмжиж хэмждэг гэсэн тэр үед тэр үеийг харсан чинь одооных бүр амар нэг хүрэлт юм болсон үлээ. Гяс гяс амар хурдтай тийм нэг л тийм хурдтай болсон үлээ тоглох нь. Арай эрсдэлтэй ч юм шиг амар гинтхэн сон сон пас мас уу гэж бэлтгэл дээр яаж сайн бэлдэж байгаа гэдэг чинь тэр харагдаж байгаа хөөх тээ. Бэлтгэл дээр бол ингээд улам ингээд сайжраш байгаа тээ лиг нь чангарааш. Спан гэхдээ бүр нэг сүүлийн үед амар шас тээ. Хоёр дэлхийн аваргыг авах хэвээр арай амар шал. Дэлхийн аварга Европын аварга болсон шүү дээ. Тий. Сүүлд юунд ялагдлаа? Энэ 14 онд уу? 10 тий 14 хэсгээсээ ч гараагүй сух шалгуутай хэвээр. Бараг тэгсэн шүү дээ. Бүх том багууд. Тий. Англиас тэгсэн юм шүү дээ. Тийм баг. Итали битээ. Англи уусаа урамгүй шат юм аа хүмүүст. Гэтэ гоё. Англиг амар дэмждэг байхгүй юу? Тийм бийцэн. Гоё стандартай уусаа. Даанч тэгээ нэг дандаа нэг дасгалжуулагч ч юм уу эсвэл өөртөө хамтраа тоглож чаддаг юм шиг нэг тэнэгтэй шах. Азгүйтэй шахаад тийм. Тэг тэнийг малдаш. Тэрийнхаа нүг Америк Америк шаалгуулчих гашаа <laughs> тий. Сонь сонь орно. Ойлголцлоо байл та тий ялчгаа. Гэтэ агарын пастэй Стивен Жерард мэрэр тий пас басч бүсл аим биш тий. Агаараар яг л ингэ л өгдөг өстэй. Нөгөөтг нь үсэрч ирэл мөргөл шаас. Хоёр дор давхрын тоглолт надад нэр гоё санагддаг. Тэгэл ер нь англиг үздэг. Бас Испани болохоор арай жоохон пас газрын пас нэлээд пастай. Фабригас одоо яг тийм Испан стилээр шааж. Тийм. Испан зүгээр пасыг бол гаргахгүй л шатсан. Аа. Одоо чи 15 15 пас э, ассист хийж байгаа. Тэрний ачаар Диего Коста нь 17 гол мөн шатсан. Аа. Лигийн нэг 5 оноо тас Ситигээс тасарч басарцсан одоо. Челси нэгт явж лөө. Тийм нэгт явж байгаа. Ливерпул ста 8 дурцсан. Нөгөө түрүү жил амар амар гоё шааж маажсна энэ жил зүгээр л нэг суух шат суулцдаг шээ. Суурай зевцэн чил тэгээд суурайсыг бүр хэдэн шаардлал зарлаа. Барсад амар зарсдаг бас. Барса ч бүр амар баян болоо шатсан. Унд баян биш баг байсан шүү тэгсэн чинь бүр Реал ч бас эзэн хааны баг шүү дээ. Катар юу Катар матараас ивент тэтгэлцсэн. Аа тийм. ЮНИСЕФ байсан шүү дээ. Ямар ч тийм спонсоргүй ЮНИСЕФ-ийг дэмждэг спонсор яадаг гэсэн чинь <coughs> шууд амар юм бодлоо тавцдаг шээ. Дахиад нэг араа бот шаттай. Бөө мөнгө. Манай Монголоос нэг нэг олигарх нь баг худалдаа тавчихсан те. <laughs> Ливерпул ч юм уу гэх шиг. Гэтэ нэг э, академиудад нь Монголын хүмүүс байдаг шүү дээ. Монгол хүмүүс 15 14 мөрөвтэй тоглож идэг. Монгол хүмүүс Англид Chelsea club байдаг гэсэн хоёр өдөгчл. Тэгэл сайжралтай академиас нь гарч Chelsea академиас гарч ирж мэрэж байгаа. Амир амжилттай тоглож муулаачлаа. Амир шааш. Гэтэ яг одоо нэг Европод Аазуудаас илүү жоохон давуу талтай байдаг болоо зүгээр биеийнхээ нэг биеийнхээ хувьд Аазууд ер нь л нэг сайн тоглолтгүй шүү дээ ер нь. Дэлхийн аваргыг нь авч байгааг шүү дээ. Европод юм уу эсвэл тий Чиний Америкт л авдаг шүү дээ тоглолт болтой. Бүл хүмүүх төр Африк Африк ч юм бас сайн тоглолт шүү дээ. Ер нь зөв биений физ харууд ч юм уу Европод ч юм уу латин матинууд Азиудаас арай сайн одоо биеийн хөгжлөөр урт үлмэлтэй ч гэдэг. Гөрөөс мөрөөс агндаг тийм кино байдаг л байна шүү. Гэтэ Америкд муу үздэг ш. Америкд гэхдээ багийн хувьд яг сайжруулад байгаа юм билээ. Нэг Германыг хуучин 2006 онд нэг 3 дахь барилуу. Клинс мөн үү? Тий. Тэр чин Америк гэж юм шүү дээ. Тий. Хөвчий гэж. Одоогийн Германы юу нас юу баг тий. Йохам лав. Хөвж хөвжүүлж байгаа л та нэлээд сайн болж. Бас ер нь бас идэгстэй. Нусаа иддэг өстэй тий тэр чинь. Ямар өстэй юм. Йохам лоо гэдэг нэг хар өстэй нэг амар хамартай. Амар тийм модель шиг мөн үү? Тий. Дандаа нэг дандаа гоё хувцалсан байдаг. Тий. <laughs> Хин би шастай нэг үсмэсээ сасл мастна. Стилж биш шүү те. Гэтэ Жосе Морини өдөр бас жимби те. Жимби ч юм өстэй. Амар юм тийм сэтгэл хөдлөлө гаргаж мараа шат. Гол оруулан хүтэйг яг л энгийн бол жижигхэн багийн магуудын хувьд ерөөсөө тийм байхгүй шүү те. Баярлж мэрлэхгүй те. Хичээл тэгээ сууж байгаа шүү. Алга тас. Алдангуут нь баста ийм алдчихтай яа тийм ад ингэж амар дотроо юм гэж бодож байгаа шүү тийм юм зарж байгаа. Яг л нэг чухал тоглолттой маниг хождог ч юм уу те талбайд нь реалыг э, хождог ч юм уу яг тэгэх юм бол бүр чиг талбайгаар э, талбай тойрж гүүхээр тийм тасалж болгоч амар эмошн шат авирлж байлаа шээ би ялчгүй ажилдаа сайн юм шиг байна те ялч 100% зарцуулаа шах те тэр ч амар ус мөнгө авч байгаа шээ гэсэн. Эхнэрийн араар нь тавьж байна. Салж олоо шаачлаа те. Салснаа жоохон нэг хэсэг жоохон сахлаа ургуулж ургуулж байгаа. Аригцэн аригчин төрхтэй болцсон гэдэг ш. Special one шүү дээ бас. Гэтэ яг бодоод тахаар бас их спортууд нэг жоохон инээдтэй ч юм шиг шүү дээ. Нэг тийм тэнэг ч юм шиг те. Тийм Сакс макс ч гэсэн. Тийм зүгээр л бөмбөг нэг тийшээ ингээл хүмүүс ингээл хоорондоо нэг бөмбөгийг нэг тийшээ тэрэн дээр зүгээр бөөм бизнес те <laughs> тэрэн дээр бүр амар юм уу ягаал бүхэл бүтэн хүмүүс оролт моролт зараал бүх юм ягаал өмсгөл өмсгөл зараал те 30 сая доллар аваал нөгөөдөл модель зэтэл болж болсон те зүгээр нэг нэг бөмбөгийг нэг тийшээ аваачдаг мэрэгч тийм пөөц мөөц зараал бүр өөрсдөө брэндтэй болж байна шүү. Амар шат. Энэ нэг юу э, англи ч өөрөө амар баян орно шүү дээ. Тэр нэг ард иргэдэн зүгээр нэг ажил хийдгүү. Нэг англичч нэг тийм шиг л шүү дээ. Ойлгосноор. Тэгээд тэр олон ажилгүй юм хүнээс чинь ингэж энтертейн хийхэд бол төлөм бий яасан гэдэг. Тэгээ одоо ингээл хөлн бүчтэн зүр тэр үзэл байж идэх шээ. Угаасаа улсаас амирх мөнгө хүчтэй юм шиг л шүү дээ. Хүмүүс тийм. Тэг. Ингээд ажил мэжлэх хийдгүү хийсэн ч тэгээ нэг жоохон залхуу маягт болсон. Тэгээ тэгээ хөлмөр. Дандаа хар ажил хар ажил мэжлийн дандаа нэг цагаач тэгээ шээ. Цагаач бүгд нь хийдэг. Өөрөөсөө нэг л том хүмүүс яваашаа. Амир хөрөн мөрөнгө өвлж магадгүй гэсэн тийм амир юм байд явд юм л тань. Юу? Одоо жишээлбэл би нэг э, танд хүм штэ ах байдаг хгүй. Тэр тэр тэрний э, юу дүүн нэг Ирланд хүнтэй суусан. Тэгэл тэгээд тэгэж юм. Тэгээд э, тэрний ярьж байгаа бол тэ энэ нас нэг одоо юу нагцын төлөө өвөөн ч юм уу тэ энэ нэг амирх хөнгөтэй хүн байдیں۔ Энэ л өвөө үлдээ үлдээ нэгж ярьдсан байлээ гэсэн. Тийм явдсан байлээ гэсэн. Тийм битүүх найдвар найдвар байд байлээ. Тэгэл тэр өвгөн өгөхөнд энэ амирх сайтан болно гэлтэй. Бодолтой. Аа тэгэхээр бас муухай байдаг бах тий. Хүлээж байгаа гэж бодгор хэвээр. Жаахан ханиалгаж ханиалган гот нь баярлалаа шах тий. Ашигтай. Ашигтай ханиатасаад өг. Сая чинь нэг Шотланд бас гарах гэсэн шүү дээ тий. Британий өмнөс. Тий. Тий. Хэрвээ нэг э, Америк Англи хоёр дайсан байсан бол шууд <clears throat> Шотландыг Америкт яаж жагаал бараг салгачих тий юу гэж бодож байна. Аа. Тэ. Хэрвээ яг дайсан ингэж байсан байсан бол тэгэхээр яг тэгээг болохоор яг э, Их Британий хоёр хамаа юунод байгаа шүү дээ. Алаа хийсэн байна шүү дээ. Мэдгүй тэгэл. Яа. Шотландууд нь зүгээр яг дангаар байх гэдэг юм яг. Зүгээр л ерөөсөө өөрсдөө Америк өөрсдөө засаг Америкт яг яг тэр нэг ирчлөгөө олоход нь тусалж муслаа шаачихсан гэж байна. Тий. Тэгэл байна. Тийм бол нэг э, тэгэл паунд ч амар уналт нулт нөр шүү. Шүү дээ. Тэгээ Шотланд яг болгоч Шотландууд нь өөрсдөө санал хураасан үү те? Тийм санал хураалт өгдөд. Гэсэн чинь үгүй гэсэн үү те? Үгүй гэсэн. Ястай санал хураах машин шиг ингээл сайн бэр булхай гаруул явах гэж бүр амар хардталж шааж явах тийм. Английн нэг тэр тагнуулынх нь юунууд нь зөвөр тэр энэ булгаатсан програмаар нэг өөрчилсөн гэдэг шээ. Хаклаа шаа тийм. Одоо ер нь хакерууд ч мөр амар болсон юм шүү дээ. Ер нь бол бүх юмыг л хаклдуулсан. Би ч бүр э, ясаахгүй сайхан нэг энэ нэг цагтаад орчоод нэг э, хамт ажилладаг цагдагийн тэр ингээд тийм компьютерийн талаар нэлээд мэдлэгтэй. Тэрний би нөө нэг хаардан дотроос нь ямар нэг бичлэг үзсэн аахгүй гэсэн чинь тийм бүр нэг 90-д мэрэд оны тийм хакердж байгаа тийм бичлэг бичлэг цуглуулсан. Яаж их аргачлалын тийм зааж маачсан. Тийм дотор нь дотроос нь орсон шүү дээ. Тэгээ үдсэн чинь зүгээр 90-д оны юм шиг мөртлөө шууд нэг гараа нэг айлын Wi-Fi-ийн пасын нэвтрийн нэвтрийг л тэр үзүүлж үзүүлсэн шүү. Аа. Тэр амар тийм үз. Тэгээ би яд тэ одоо бүр амар болцсон хөө тэгвэл ялж. Тэгээ хамгаалалтын системээс тий хүмүүс мөнгө төлөөд. Одоо нэг iPhone ч бүр яг жинхэнэ тагнуулын төхөөрөмж шиг шатдаг гэж л шүү дээ. Юусе унтрааж болдгоо. Батарейг нь салгаж авч болохгүй шүү дээ. Тэгэд нөө нэг яатсан ч гэсэн зүгээр sleep time нарцсан ч гэсэн яг цаанаасаа яг нийтдээ олбогдсон бол шууд асаагаад шууд микрофоноор нь сонсч юмсдаг ч юм те. Урдлынх нь камер нь ингээд нууцаар ажиллаж мэжилдэг ч юм. Тийм юм. Одоо нэг лаптопны энэ урдлын энэ юу гэжтэй камерад гэжтэй тэгсний тэр мэржгсэн ингээл харж иж мод харж авах боломжтой юу сайклаш ачдаг цаанаас нь орж марш. Үгүй cyber crime team зөндөө гарсан шүү дээ. Тийм US зөөрлөг жижиг USB дээр өгдөг тийм файл шатдаг юм шиг л шүү дээ. Зүр нэг компьютерын дэлгэцэн дээр болж юу болж байгааг нэг тэр зургийг аваад иддэг л үү. Яадаг лээ. Аа яг юу хийж байгааг нь бичээд авчдаг. Тийм юм. Надад нэг тийм багшдаг шээ. Бижүүд ярьж байсан тийм. Аа тийм <laughs> наач баха. Яадаг гэлээ тэр. Зүр ингээд одоо ингээд програм ажиллуулж шээ тийм. Аа. Тэнгүүтээ close хийждэг хөх. Тэнгүүд тэр нөө нэг бэкграундд ажиллаж байгаа гэсэн харагдахгүй. Task manager дараад тэнд ажиллаж байгаа юм харагдахгүй байхгүй. Аа. Тэгээ гараж ирэхэд бол нэг тийм тусгай key хийдэг. Ctrl Alt F 10 ч юм уу те. Тэрийг өөрөө сонгож болно. Аа. Тэгэл одоо ямар ямар төвч нар дарагдсан байна те. Facebook гэсэн тийм хөрөлөр оронгуудаа юзернейм дээр нь тэгж утсан байна, пассворд дээр нь тэгж утсан байна гэдэг. Хоо. Тэгээд түр ингээд нэг товчлуур дарж байгаагийн зүгээр л мэдэрчэтэл. Тэгээд тэгээ дараалж дарж байгааг нь тийм л өгдлөр зүгээр пасаг болчихж байгаа хгүй. Тэгээ бас нэг юу гэдэм бэлээ. Одоо нэг сайт руу орно штэ. Одоо яхаг Э, дуурайц нэг сайт байл шүү дээ. Аа. Одоо юу юм тэдний реклам реклам дуурайчаад. Тэгээ чи одоо э, search engine дээр одоо буруу нэг тавьчин те. Буруу одоо яхуу гэж чад юу ёос ч юм уу те. Зүгээр анзаарахгүй чад. Аа. Тэгээ орчингууд яг адилхан гарч гарч ирэл. Тэ. Тэнгүү чи анзаарахгүй шүү дээ. Аа тэгэл ингээд пас <coughs> хийгээл. За тэгээ адилхан хийгээд хэдэм үлээ. Аха. Тэгээ тийш оронгууд юуг нь авчдаг гэж байна. Пас нь авчдаг. Нэг бол нөө нэг порно сайтууд дээр ингээд яг оронгууд зар сурчлагын pop-up-ууд гараад идэв шүү дээ. Тэн дээр бас дарчих юм бол э, зүгээр дараал өнгөрөхөд зүгээр пас чиж пас нөө нэг history-ийн доторх хэсэм гэж зүгээр авчдаг тийм параметр юм шүү дээ. Пүүх тийм cookie cookie гэх юм уу та. Аа тийм тийм. Тийм пассворд пассвордаа нөө save хийдэг шүү дээ бид нар чинь өөрөө компьютер гэдэг. Тийм. Тэнгүүд чинь тэнд хадгалагч чинь. Тэр чинь тэр чинь амар амархан үзэж болдог шүү дээ. Чроник тийм. Яг тгээ аваад дим л. Тэр кукиг ер нь болиулах хэрэгтэй юм тий. Тэгээ би ерөөсө <laughs> гэртээ одоо пас мас ерөөсө сейв хийдгүү тэгэл нэг нэг веб камер шүү дээ. Тэр мэрийг өөдөөсөө харуулж байлгадаг тандаа доошо тавьж авчаал. Тийм байдалтай болоо шатс түр. Яаж магадгүй. Монголчууд ч нөгөө нэг засгийн газар бүр яг тэгээдсэн юм шүү дээ. Гадаадын нөгөө <clears throat> нэг хүмүүсийн интернетийн юуг мөг хан янж мэнх тийм юунд баг мөнгө төлсөн байсан гэсэн. Аа. Тагнах тийм юу програм авсан чиглүүдээ Европоос тэрэнд бүр амар их мөнгө өрцөн байсан гэсэн. Тэр чи яа тэгээд э, яасан тэгээд нэг 100,000 доллар орчлоо. Тийм юм авцсан. Тэр нь илэрсэн. Одоо нөө нэг ард иргэдэд тагнахад ашигладаг тийм програм. Гэтэ одоо Яг одоо санахгүй байна гэж. Тэгэхээр манайхан бас тэгэл тий тагнаад эхэлсэн байх шүү дээ. Манаас нэг э, бас спорт нэрээ сайжирсан байл шүү дээ бас. Э, багуудаа сайн дэмждэг болсон. Нэг тоглолтод ч одоо 60 60 мар 70 лон авдаг гэсэн шүү дээ манайхаа чи. Би ингээл сагс харддаг гэсэн юм уулахаа зургт мартаг. Тэгэж дуусаадсан байхгүй. Тэгсний дараа ингээл компаниар сагсчтаар ивент тэтгүүлдэг болол. Сагсчтыг ивент тэтгүүлдэг. Э, Тийм. Сагсчтыг ивент тэтгэнгүүд нь лого мого тий. Тэгдэг болол э, тамирчид нь цалин мэл өгдөг болол. Тэгэл ирсэн чинь зөвөр хүмүүс сайжирч ирэл. Гураас алтхаа байж байгаа. Амар тасаа сурвалт амар хийдэг болов. Аа. Тэгэл зарим багууд чинь шууд легонор тоглогч тэгэл одоо NBA-гийн доотлын лиг мэй гэсэн. Аа шин тамирчтай авчирч тоглуулж мөнгөөртэй хэдэн доллар өгч гэдэг. Тэгэж авчирч чад. Тэгэл угсаа спортын амар хөгжүүлээд тэгвэл чи нөгөө монголчууд ч амар өндөр хүмүүс эсрэг тоглож чадртай болж болоод цоролт мацтай. Аа. Тэгээ давталгаанууд нас сайжирсан мөлий тий. Тий. Комбинацтай болсон. Ялтчихгүй. Тэгээ оноо нь хэд болдог вэ? Одоо чинь 100 гардаг болсон шүү дээ. Тийм. 100 гараал 100. NBA тоглолцох шат гэсэн шүү дээ. NBA тоглолцох сайжирсан. 90 90 минут 90 90 шат гэсэн. Манайх тэгтэл арай л одоо цөөхөн багтай байна. Цөөхөн баг. Цөөхөн баг байгаа. 7 баг байгаа. А тийм үү. Тэгээ яаж яах тийм ингэдэг юм лээ. Монголын үндэсний э, тийм хоёр холбоо үүсгэсэн. Аа тэгээд тэр булаацтай байгаа. Булаац манай хахдаг чи булаацтай шүү. Заваа. Хэцүү шээ. Хэцүү юм тийм хэвээр. Ирэх мэдл аашаас. Тэрний энэ хөл өмбөг өмбөгийн холбооных ч гэсэн тийм холбоогоор тэгж юм мөнгө олох тийм боломжтой гэдэг юм багт тий. Тийм боломжтой. Латины ч усаа ичлээ шүү дээ манай албаны хэрэглэгч гэж. Тийм. Морь хингээд гэдэг. Тийм. Морь гэдэг очтой л адууч. Одоо арай гайг болж магадгүй л. <laughs> Морь гам болд. Тийм арай Уухаш. Одогт сонгох гээд юм л тий. Монголын хөлбөмбөгийн албаны. Одоо арай нэг гайгүй байгуулагдав. Шинэ тэгэл бас мөнгө идэх л аргал юм шиг байлаа шүү дээ. Яг тэр холбоонд ингээл мөнгө төсвөлдөг. Тэгээд ингээм Монголын хөлбөмбөгийн юг сайжруулахын төлөө л гадаа дотоод байнга төрч явж байгаа шүү дээ. Тий. Тэр болгонд оролцоо шаа тий. Мөнгө зөнгө мөнгөтэй болгоо шатс тэрнээсээ. энэ гэхдээ Facebook, Twitter энтрээр дамжуулж ирнэ. Яаж юм те ус төрдөг нөлөөлж чадчих юм те массыг хамарч чадах юм бол. Тэ. Тэ. Яг ч бас энэ энэс бас энүүгээр их дүгнэх бас хэцүү ш тэ. Хэцүү. Жихнээсээ тэр хүнийг мэдхгүй болохоор тэ. Яг масс гэж харагдаж байгаа боловч зүгээр хиймэл масс гэж байгаад байхгүй юу? Тийш тэ. Амар хиймэл масс болсон. Өөртөө худлаа хүмүүс өсгөнгөтэй баг юм бичээд байгаа шүү дээ. Жихэн хүн биш юм уу те нэг. Тэгэл нэг юм уу одоо нэг мэдээлэл мэдээний сайт майтуудаар ингээл жоо улс төрийн хүмүүнтэй нэг ямар нэг хин нэгэн толботой ингээл сөрөг мэдээлэл нь гарч марангуутыг доор нь яг ингээл амар комментэн дээр нь бас амар тэгэж алалцсан юм лээ те. Яг одоо яг одоо комментэн дээр нь жоохон ялалт байгуулчих юм бол тэрийг унссан хүмүүст нь доор доотлын комент нь уншаал тэгээ яг коментэн дээр бас яг өөрийнхөө тал тал руу бас жоохон хүмүүсийг тэгж бодуулах тийм боломжтой болоо шүү дээ. Тэнгүүтээ ингээд яг тэдний талынх нь нэг цөөх хэд хүмүүсүүд нэм. Сая нөгөө нэг basement-ийг Facebook-ээр нэлээ муулсан шүү дээ та нар. Юу гэж? Мэдгүй basement-д нэг зодон болсон ч нэг зодолцсон. Зодуулсан баг юм. Зодуулсан ч гэхдээ ер нь бас өөрөөсөө нэлээ зодон үзсэн. Тэгээд зодолч хонт дараа нь цагдаа магтаа гэж навширсан мэлээ л дээ. Тийм баг нэртгснээ нэг хитгэе нэг 5 6хан л хүн зүгээр фэйсбүүкээр ингээл яг статусаараа яста новшин газар мазар тийм дахиж хэцэж орохгүй морохгүй гэсэн зүйл сөрөг мэд шууд сөрөг юм шааж байгаа байхгүй. Тэгэхэд л шууд ингээл хүмүүст амар таарцсан байгаа юм чи. Асууж усах шиг таарчд. Нэг нэг нь юу гэсэн ч яла угийн бугтай газар хэзээч орохгүй. Тийм юм шат. <laughs> Гэсэн чинь яг тэдний нэг харангууд яг хитгэн л хүн баахгүй. Яг нэг зүс таних хүмүүс ааш. Тэг яг яаж нүч яг нэг. Тэр найзуудаараа ярьж байгаа за хэдүүлээ муулъя гэж байгаа л тий. Тэгж байгаа л муулсан. Тэгэл тэр нь хүмүүст амар нөлөөлсөн ч юм. Олон найзтай хүмүүс муулчаар шууд тэд нар тэгээ бодчихдаг л байна л та. Чисээ юу асуух вэ? Яг би нэг нэг гарын амар шаачгуут хүмүүс лайклаа шаачдаг шүү дээ. Яг оронгуудыг хамгийн их лайктай юм хариулт нэг дээр үйжтэй. Аа тэгээд ер нь хэр доошо гүйлгэж харддаг. Хаяа хаяа бараг харддаг шүү дээ. Үгүй хаяа л харддаг гэдэг ер нь. Тийм үү. Тэгэл харчаад нэг комент моментээс нэг уншдаг юм дөө. Зарим инэд юм дээр л комент нь уншдаг. Инэд коментэн дээр нь бүр улам <laughs> инэд юм болгож болох шээ. Тийм тийм. Хөлмгийн бас хөлмгийн амир хийц хийц гэж мэдсэн гэж байна. Юу шатдаг зураач мараач бүр тийм яг одоо яг тий хөлөг мөрцөнсөйг юу болж байгаа тий. Жосе мөрөний шууд хажигдчих мажингууд хажигдан гоц шууд Жосе мөрөнийг хилгэлсэн тийм зурган морг фэйсбүкт оруулдаг алж байлаа ш. Зүр тийг тийм уран бүтээл хийдэг. Умаар гэд умаар умаа мэтлээ юу лээ. Тийм ямар ч умаар эргэлт. Тэгэж ашигнаж ашигнаа. Ял мэдрээд амар их хожилттой явж мэж байгаа л тий жижиг мижигтэн гот нэг Симпсоны нэг өвс рүү ингэж нэг шургадаг хэсэг үст. Өсгөл өвс рүү ингэж шургаад алга болгож шээдэг тийм. Тэгэхээр нэг том том шааж амгата дараа нь хожигдоод ирэхээр ингээд <laughs> бургас руу орчлоо гэсэн тийм үзүүлж үзлээ ш. Гэтэ амар одоо хэдүүл энэ хөл мөх тоолох уу? Заал бол ах уу? Тэгэлд. Хэдүүн Коллер сайхантай заал авсан ч гой шатсан. Тэдээс сэр тоглож байна. Гайг гайг л тоглож. Өөр амар шаахгүй л яасан. Барса марса тэр чинь амар шахаад байд ч тэр. Мэргэжлийн шаачих гэдэг чинь найзууд барса зэрэгдэж хичээд гэдэгтэй. Нэг сайн тоглолтгүй юм байна. Тэгээд чиг зүг тоглолттой. Нэг найзууд нэгтэй нэг амар шаачих гэдэг. Амар пашастай нөхөл өмгт тоглож. Тэр агаараар шууд толгоонд нэг өгж мөгдөг. Нэг тийм бол биш зүгээр л Мен энэ ч гэсэн тэгэл бид нар тэгэл тоглол. Тэгээ нэг би холоос нэг хийж гэж орсон. Биднес зүгээр нэгийн үрэлтийн пастай л байхгүй. Яг тийм болцсон шүү дээ. Яг дамжуулаад би нэг ойлгоцсон уу? Тий. Бид нар ч нэг арай нэг өөр өс зүгээр л нэг тоглол. Зүгээр нэг заал авч байгаа шүү дээ. Тэр нэг талбай дээр даа. Тий. 24-ийн талбай дээр ихтэй гоё тоглолдог гэсэн шүү дээ. Тэмцэн мэдсэн орсон сайн орсон шүү дээ. Сургуулах яа. Тий. Чи нүг яваад өгсөн шүү дээ. Харин тий. Тэгчээд нөө нэг довтлогч ирсэн байдгүй. Гол оруулах хэрэгтэй байдгүй. Ерөөс оруулах чаддгүй. Хамгаалт болоод байгаа хөөхгүй. Би тэгээд нөө хинжилээ. Хамгаалт болоод гол алддаг. Гол оруулах чаддаг шүү дээ. Тэгээ бүр тэнцээ явааддаг. Тэгээд өстэй гарч чаддаггүй шүү дээ хэсгээс. Аа гэтээ тийм сургуулийн тэмцээн юм зэ яг тэр үед бүр амар чухал шатагтай бүр. <laughs> Яг нэг хэсгээс яг одоо энэ дараагийн тоглолтын дээр яг яхаа шийднэ мэднэ амар ууралж уурлаашаа шатаж матаашаа чи чи пал тавстам гэж орилж байна наа чиг нөө 100 яасан би нөө дэлхийн авраг гээд Монголиа гээд ургаагаас орж орсон шүү дээ тий тий бүгд тэр орох гэж тэгээд чигээ болчдөг тий тий тэгээ өстэй тэгэд бас амар шаш Итали нэг Англи нөгөөт нь Коста Рикад хуваарлагдчихж байгаа хөөе тэгээд эхлээд тогсон чинь нэг манай хамгаалт муу. Хамгаалт муу болж тарж байгаа. Довтлогчд гэсэн чинь зүгээр амар тоглодог хэвээр зөө. Барсаа марсаа. Тэгээ нэг өрөлт юм стандар. Буравцсан. Нэг стандар гол хиймгүүтэй ингэж нэг celebration хийж эргэж мэрэгдэг. Гэстэ гараад байдаг шээсэн. Манайх гол шаа. Тэр их гэж бүр амар гүйл. Тэр л бүр тэр л бүр гол оролдог зөө дандаа. Манайхаас өөр хинч гол оролдог. Тэр бүр чөлөө цохилтоос гоо шаадаг. Сайн биз дээ. Тийм Монгол өстэй. Тэгэл дандаа тэр эргэлтээ хийдэг. Би бүр гайхсаж тесттэй. Дандаа тэрийг ягж шагаад байна. Тэг ингээд хөл мөлрөө зөгчмөт ингээд унаа штэ тий. Тэнгүүт тэгэл бондос гэл амар хурдан босчихдаг зэн. Заавал ингэж түш мүш шаардлагагүй зүр инерцээр ингэж уналтын инерцээр шууд тэрийг ашиглаад шууд босоод идэх тийм штэ. Тэгээд зогсошгүй штэ. Тэр бүр мутанцтай л. Тэр тэгээ танаа довтлогч байсан. Тийм тэр манай довтлогч ихгүй. Өө ин лаах юм байна гэж шасч хамгаалтан сохшсан хамгаалтан сохшсан юм шиг. Ерөөсө бүрлж би л ер нь хамгаалж байгаа байхгүй. <laughs> Надаас өөр надаас өөр барилж хамгаалах юм байхгүй. Тэгээ би чинь нэг л чадах чинь би ерөөсө харанхууд нэр муу тоглоо шаачтай нэг юм харах байгаад. Одоо харанхууд тоглосон. Харанхууд тоглонгот ер нь миний яг юу буурж эхэлт юм бэлээ. Тоглолтын чадвар. Ерөөсө харагдах үзэгдэх орчин бурангуут харамт болох чинь зовлон тэр юм биш. Аа. Тэгээ харамт болгонгот ерөөсө хааны болчих юм байгаа гэсэн гэж ялхаа байгаад тэгээ бистэ сүлд яг ингэх тестэй төм зөхөж нэг хэстэй манад гол хийж байгаа шүү. Англитэй бүр амар тэнцсэн шүү дээ. Эпик тэнцэл мэнцэлж байгаа. Тэмцэж ясна уу? 2-0-оор хожигдж явж байгаад 2-2 болгож тэнцүүлж мэнцэлээ. Англиас нөө нэг дараа нөө нэг дүүтэй ч нэрсэн анар үлээ. Тэ. Тэр чин Английн багт тэр чин амар тоглолт юм шүү дээ. Тэр чин бүр мутаан тэмцэл пас мастай мангар холоос зүгээр өшгсөн чи зүгээр штанг штанг мөргөд зэрэгтэй. Зүгээр гайхсцтэй. Тийм амирстай тоглож байдаг шээ. Пас нь хэршээ. Пас мас амирсайтай. Тэгээд амир алсаас өршөглөхгүй. Тэгээ би ингээл харсан чи зүгээр эрийн болон луу бүр яг бүр чиглэж байна. За энэ яг гол шааж тагсан чи манай хам батар гэж бас нэг амир хамаа. Бүр мэрэгжлийн төвшний хамгаалт хийж байгаа шээ. Өсөрч хамаа. Тийм ээ. Би бүр гайхаад энэ юу л болоод байна. <laughs> Сайн гарч байна. Үнэхээр Монголын бас спортын бас сайжирч байна. Тэр чинь ихтэй сонирхож ч тээ зүгээр. Тий. Зүгээр сонирхчихсан мөртлөө сайн шат. Гоё юм билээ тэгэл. Зэнэд оролцоо. Ялч ус сагсараа нэг манай 10 жилийнхаа үгээс байн зувдрангаас сурвалж сагс тогссон бүр нэг хамт уулзахаараа хийдгэл юм дандаа сагс. Аа. Энийхээ шийдэнд очоо шийдэн дотор газар очоод шийддэг. Тэгэл бахан сайн сайн багуудыг амир хожиж мэгчдэг. <laughs> Тийм баг байсан байхгүй. Тэгээ тэмцэн юмзээ шай баргалж баргалж баг усахгүй шээ. <laughs> Амар шийдс. Тэгэл зарим нь э, гадаад төр явж сураал. Тэгэл бутарцсан шээ. Гэтэ одоо тоглоход бүр амар шат шээ. Бүр баг маг авчираа тоглонгууд ойлголцол нэрээ амар шат. Багаас ойлголцсон хин хаана байгааг зүгээр мэддэг. Зүгээр л пас пас өгөлттэй л дрим тим шатах. Амар шатах. Танад сургууль та нар өөртөө зохиоддог гэсэн тэмцээн юм. Бид нар чинь амар тэмцээн тэмцээн зохиох дуртай. Сагсаа тэмцээн хийж зохиох ингээл очоо шач. Тэгээд бид нар чи 9 дуусар юм байхдаа 10 11 шааж авраг мавраг авчихсан. Тийм. Сайн. Амар шат гэсэн юм. Тэгээ нөгөөдөл чи бүр амар шартай бүр Тэгээ дараа жил тоглосон чи бүр амар муухай тоглоод тастай. Зодх нь холгоо тоглож иж манайх их хож сайдсан шүү дээ. Тэгээ нэг жиж нэг манайх хоёр таар тэднийх нэгт орж байгаа шүү. Бүр 11 дэх анги шүү дээ. Амар шүү дээ. Муухай шаттай. 10 жил тийм байдаг гэсэн шүү дээ. Манай манай бас манай ангийнхан ер нь параллел манай энэ параллел ангийнхан дээдлийн ангийнхныг сагсаар шаагаад захгүй. Дээдлийн дээдлийн хоёр дээдлийн ангийнхан сагсаар шааж магаал жоохон би хүчний тоглолт Монголд хийж үгээл шаагаад захгүй гэсэн чинь нүүдл нь шартаж ууралж мурлангуутай хувц солидөг тэр юунд мөнд ус шидэж мэдээ шаанаач стам стам ууралж ууралж амар дарамттай шээс тэгээ хожигддаг шатс хожих хэвээр шээс тэ өөртөө өөртөө зохиосон тэмцээн дээр заавалчгүй хожих хэвээр гэж шээс тэгээ тохиролцохгүй шаа тий багуудаас мөнгө зөнгө аваа шээ тусралгаа авангуутай тохиролцохгүй шаа хоёул нь ярьсан байх штэ байх штэ төгсгч болохоор яахгүй шаа хэвээр тэлж муухай булгаатай шээс тий гой төгсөхгүй шаа хэвээр гой төгсөхгүй шаа өө кичинэ булгаатай хэвээр Их сургууль мургуулд бас тийм байдаг л хэ. Тэгээ өстө манай сургуульчин хувийн сургууль хувийн сургууль <laughs> шалсан. 10 жил тэгсэн. Тэгээд тэр 84 дэх сургууль гэж байт юм лээ. Ойрхон манахтай. 13 нөө гүүр даваалтай. Аха. Тэгсэн чинь тэдний тэдний гарууд хурж ирээд өстө. Бөөнөр хурж ирээд манай станарыг зодногцсон. Дайлаар мартахгүй шаасан өстө. Үсэлж үслээ шээ одоо. 11 дэх ангийн нэг станыг нэг зодно гэсэн. Бид нар өстө ангац. Юу болоод тань гэж яа сандарч батрах шатсан. Тийм стан шээ. Та нар эдэсэн тэр үед эдгэрэн гэсэн. Тэгээд чинь баруун 7 болон байсан хаа. Бүр 11 дэх аа бүр том ангийнхныг бод зодж бодох гэсэн. Хэрэг стан ирсэн. Тэр сургуулаар тэр одоо нэг англи ирсэн юм да. Нэг ангид шахвал бүгдэрэг л ирсэн. Гоч гоч юм уу? Тийм нэг тиймэрхүү л зах. Тэгэхээр бид нар бид нарыг ямар зодох шүү дээ. Бид нар нэг жоохон хөтлөм шаргаж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг зодон болсон уу? Миний хажууд нэг э, бүр яг сургууль руу орж амжихгүй яг үүдэндээ баригдчихж байгаа юм. Би бүр тийм. Би болохоор зүгээр ингээд хаалгыг нь хажууд зогсчихсон байхгүй. Тэдний юм болоход гэсэн чинь шууд нэг нь зүгээр манахаас тэ сургуульд сургууль руу орж цутах гэж хагаад баригдах зүгээр нэг хід шаалгуулж маалгуул уйлч юм л тэгээд багш нар ирж нөгөөдөлч хөөж мөхөл Багш нар бүр зодтолдохгүй шахацдаг. Тэр хүүхдүүдтэй. Тий 11 дэрнгийнхэнтэй. Тэр л үсэн шүү. <laughs> Манайхыг бас өстэй. Манайх чи эрд сургууль байсан. Тий. 48 хамстаас орж ирж нэг олуулаа яг нэг дайлаар мордсож байгаа юм шиг тий. Хөөе тагдаг шүү дээ. Алтан улс руу дайлаар мордсож байгаа юм шиг шаац. <laughs> Манай эдэн тэгснээ бас. Гэтэ тэднийхэн болохоор Нэг нь амар шил хагалж орилж гүйж ирж юм шиг аа гэсэн чинь манайхыг амар олоолаа зогсчихсан. Нэг өстө өөдөөс шил хагалааг гүйсэн чинь бүгдээрээ зогтаад орчдөг шээ. Тэгж тэгснэ нэг нэг баг нь яаж байгаа чим гадаа яг тэр тэр хөлөөдө тэр баг гэж яг нэг урд нь байсан нэг баг яаж байгаа чим ганцаархнаа манаас сургууль руу орсон чинь шууд дотор орсноо химэх болдуулаа шээ гिचи болтлоо татсан. <laughs> Монголын нэг тийм зам зам байдаг те хэвээр. Олуулаа юм бэ чи нэг өстэй бөөнөрө зодоо шага те. <laughs> Зүр нэг нь ядаж нэг эсрэг нэг зод зодолцгол те те. Өмөрч өстэй зүгээр. Ооса пойлддаг гэсэн. Дээр хэсэл нөгөө нэг Япон руу нөгөө Ховлын хааны айрам дайраад Японд газардангуута анх яг самурайнууд Японд монголчуудыг байлдаж үтсэн юм л да. Тэгсэн чинь Японууд нь болохоор дандаа яг юм нэр төртэй байлддаг. Нэг эсрэг нэг овг нэрээ хэлж мөлөө. Хөний хин Шинсүкэ Накамура зэрэг зүнгүүтэй яг тололдож эхэлж эхэлдэг. Тийм стандар юм л да. Тэгс чи монголчууд нь зүгээр л пойлддаг стандар шээ. Дөрөв өстө нэг өстө дээр ярил шаагаал шаагаал ингэж зүр яг нэг ганц өстөг нэг олон шоргоолц ингэж идчихэж байгаа юм шиг харагдсан. гэж үтсэн мэддэг шээ. Тэр нэг генерал нь тэгэж үтсэн. Анх удаа монголчууд бол зөвсөн хамаагүй байлддаг байлддаг яг л зүгийн дээр шоргоолсноор яг ингэж цуварж байгаа юм шиг. Нэгнийхээ өөхөх чансыг яг багасгах чинь тий. Төчөөч бол зод байлтгэл өөдөлж хүлээвэлтгээ зод. Алах чансаа ихсгэл өөхөх чансаа багасгал. Тэр үл тэр амар сайн найзууд байгаа. Энийгээ ч бид тэр алдахгүй шүү. Тэгэл ингэж байж явдаг. Тийм ингээд үсгэцтэй багууд. Яа, яг одоо манайд ингэж сэлэн бариад яг ингээ байлт бол сух шахах тийм. Найлаа шахах хэвээр. Ямар ч бэлтгэлгүй зүгээр л нэг дээр үед бол бүр амар смаш тийм. Кино нэг сэлмэр зүгээр хүмүүс алан хүн алж малжсэн тийм. Олон цэргүүдийг алжсэн. Сэлэм эзэмших урлагт амар сайн болоо ш. Сайн солонгос болцсон ах байл шүү. Тэр нэг юу үзсэн нь Clint Eastwood-ийн American Sniper гэдэг үзэгөө. Bradley Cooper-ийн тоглосон. Үзнэ үү? Тэр бас мөхөв кинол шүү дээ. Тийм. Тэр Крис Кайл гэдэг яг тийм хүн байсан юм лээ. Техасаас гаралтай. Аха. Тэр нь багаас л гавн тийм амир тийм зарчимжтэй. Чи бол тэ их хөрний хөдөлгөөл гэсэн тийм хүн шүү гэдэг багаас нь сурах чагаа хамуулж барлаа шүү. <laughs> Тэг. Нэгч нэг Америк зэрэг Иракт хүч хамбал тэр хүний сэтгэл нь зүгээр Тэр үнийг аварчивсан гэд тийм дэвэргэн цант тэгээд зүгээр байлтын хөтөлбөр рүү явахгүй шахаад. Тэрхнээс үзэл бүр гоё юу? Аа. Яг тийм гоё. Яг нэг 919 сарын 11 болсон болсон шүү дээ. Тий. Тэнгүүд бүр амар дэврэх шат тэгээд шууд ярах л яваа шат. Тэгээд ингээд нэг авта багтаа нэг э, тийм ан ан гөр хийжсэн. Өөрөө нэг буу эзэн шас сурцсан. Холын алсаас буддаг. Дурантай буу. Тэгээд амар дурантай буурсан явдаг. Тэгээ нэг нэг цэргүүдийн батлон гэх юм уу та нэг 4 5 нэг баг болж явдсан шүү дээ. Батлон гэхгүй мэнэ. Тэг тэднээс ингээл ардныг хамгаалцдаг. Аа. Энэ төлөв л тэ. Тэ тийм зүүн бах тий. Тийм буугаар буудаж байна. Үнэхээр яг баатар хэвээр легенд болоо шатсан. Гэтэ тэрийг бас нэлээд тийм пропаганда кино л гэж яриад л шахгүй. Америкууд нөөрэстөө тийм хэрн тийм кино зур зур жоо хүмүүсийг сэрэг тэгсүүлэх гэсэн тийм пропаганда байна гэж ярьж байгаа. Тэгээ яалч кул л дээ тий. Снайпер. Нөгөө нэг юун дээр гарааш хагаад идчихтэй. Inglorious Bastard дээр нөгөө нэг германчууд нь бас нэг снайперийн кино хийсэн байдаг шүү дээ баахан бистаг алааш. Тий. Хутгаараа амар төгс юм. Фредрих тэр чи тий. Фредрих л. Хутгаараа юм яг төгс юм сийлж мэлцэн. Хас сийлж хэлсэн шүү дээ. Нэг тэрэн шиг тийм кино гэж шаагаад л шүү дээ тэр киног. Гэтэ би үзег үлдээ гоё юм шиг л тий. Надад зүр э, снайпераар бод хүмүүн бодож байгаа нь. Би яг юу болж игнэл жигэл гэж утсан. Яг л нэг төгсгөтөө ингэж тэр хүнийг хүндэтгэжсэн тийм юм гараа шаацахгүй нэг бодит фүтч юм шиг. Аа. Тэгээ хүмүүс ингээд э, яг тийм нэг funeral-ийн явж хахт ингээд хүмүүс замын зам дээр ингээд Америкийн том өгөө ингэж барьцаадсан цэрэг мэрэг ёсолцсон. Тийм харуулж байгаа юм. Тэр нь өгцөн юм тэр хүн. Тийм тэр хүн бүр э, одоо ингээд тэр Иракт бол байлтанд бол явахгүй тэр хүмүүс өгч байгаа гэж бодоод. Тэгээ сэтгцэн эмнэлэг эмчд үзүүлсэн чинь та яаж болох юм? Энд энд одоо шаргацсан зэрэг үзэндээ байгаа шүү дээ. Тэднээс сэтгэлийн тийм үг гэдэг. Тэгээд тэднийг тэрийг уулзалт өгөх тэднүүстэй. Аа. Тэгсэн чинь болтой. Тэгээ өөрт нь таарч марагдтай. Тэднээс туслал гэж яддаг. Тэгээ үлдээ шим ажилтай. Тэгээд ерөөсөө ууса гэр бүлээч бодох бодсон юмсан хүүхд мөхдөд гэл. Тэгээ ингээл тэднээс туслал хийжсэн чинь тэгээд тусалж ирсэн мэстэ одоо буудулж алуусан гэж. Тэгэл хөгцсөн гэж. Тийм төгтөл Википедиа дээр байл. Аа Ирак Афганистан эдэрт байлцсан Америк зэрэгүүд амир ер нь нэлээ олон ус амиа оролтод гардаг юм байл шүү дээ. Дайнаас ирж урч хэл. Тэгээ ингээд буцаад жирийн амьдралд орж чадахгүй тэгээд арх мэрхэнд орж байгаа л тэгээ амиа орж болно шүү. Ийм их бол. Ялангуяа амир байлтай байлтай үтсэн тий. Эсвэл зөвөр өөрөө хүмүү алдсан ч юм уу тий. Тэнд дунд нь нэг гим зэмгүй хүн байсан ч юм эсвэл нэг найз майз нүгцэн ч юм уу. Вьетнамтад ч ер нь яаж байгаа тустай байлдаа шатсан юм бэ? Юмснаа. Вьетнамд руу жоохон тийм нэг тийм Вьетнам Вьетнамын чи хойд Вьетнам өмнөд Вьетнам гэж саллуу тий. Тэр нэг хойд солонгос өмнөд солонгос шиг Оросуудын зөвлөлтийн нөлөө мөлөө орж ирэл. Тэнгүүд нэг ашиг сонирхлоо яг Тэгээ 60-ээс өгөлөө. Зилцэн 30 өгөлөө. Тэгээ шатсан ба штэ. Жохон буум уу калаш мал шаагалт. Тэ Вьетнамууд нь өвснөөс гарч ирдэг лөө тий. <laughs> Нуугдчихж байгаа тест. Шаадаг. Тэгээ дайнд оруулах юм нь болохоор зүгээр яг нэг тэр нөө Вьетнамын тэр хавьд далаад яг Америкийн нэг онгоцон сүйрүүлсэн гэж тийм шалтгаар орсон юм. Тэр шалтгаан нь бас жоохон худлаагасаа худлаа шалтгах юм уу эсвэл нэг өөрсдийнхөө онгоцыг сүнөөнгөтэй Вьетнамод гэж орсон байж. Тэнд ямар нэгэн Вьетнамаас юу хийх юм бэ? Байгалийн баялагч юм. Ям юунд санаарах гэж дайрсан бол. Мэдгүй ихтэй Вьетнам тэр хоёр ч бас <laughs> жоохон аархал гэдэг мэдгүй дээ. Яг нөө нэг орсуудтай л өрсөлдөөл тэгжсэн байж тэр явдаг ашиг сонирхлын зөрчилдөөн үсэл. Бүр нөө нэг Монгол Бабрын ном бид чинь монголчууд нүд судал гэх. Тэрэн дээр нөгөө нэг юуны 1900 900 оны үед 1800 оны үед ингээл англичууд юм уу Франц, Франц, Орос, Морсууд ингээл Азад ингээл бас л ашиг сонирхлоо ингээ яг зөв хувааж ирсэн байл шүү дээ. Англичууд за бид нар ингээ төвд энэтхэг бидний навыг ингээд энд бид нар бизнес явуулна энд бид нар бидний одоо бар ашиг сонирхлын нөлөөний газар гэл. Тэнгүүд нь Оросууд аа за зөв тэгвэл Казахстан одоо тий Монгол Ар Монгол эдгээр манж бол манай юм уу гэсэн чинь Япончууд нь манж чи манай ашиг сонирхлын газар газар бид бид нар яана гэдэг. Тэгээ Орос Япончууд байлдаж байлдаж Тэгэл ер нь яг аль хэдийн зүгээр ингээ хуваацсан байдаг шээс тэ. Бид нэр энийг одоо энэ бол манай юм. Монголчууд яг зөвлөлтийн яг нэг сонирхолтод нь орцсон зүгээр амьдсан явждаг шээс. Тэгсэн чи гинт японочдод хаах шаалгуулсан мэлэн шүү дээ. Оросууд 1900 хэдэн онд ч битээ. Дэлхийн 1-р дайнаас өмнө. Яг нэг юм үнэ Солонгосын тэр хавар японочдод орж ирэл Орсууд гэсэн чинь бүр нэг юуны тэнд Швед медийн тэнд байдаг тийм бүр том флотоо явуулсан байл да. Бараг 6 сар марын дараа ирсэн зөө тэр нь бүр дэлхийг тойрж явсараа ирсэн чинь Японы флотод шалгуулад Оросууд бүр цуг шаас гэсэн. Тэгэл Япончууд шууд юм уу Хятад солонгос молонгос тэр авийн шууд эзлээл. Тэгэл нэг Ким тухайн мохоны түүх хэлээш хаад. Тэсэн чинь тэр үед нь шууд Оросууд яг манжийг сонирхож байсан бол Монгол болохоор аль хэдийн орцсон тэгээд манжийг ер нь сонирхчихсан чинь манжийг авцсан чинь за за Монголоо л авчултыг гээд Монголыг өөрийнхөө юу бол сонирхлаа. Нөлөөний бус болгол. Тэснэ яг тэр Оросууд яг Монголд юу хийж байгааг нь англичууд гэсэн ингэ мэдчихийдэг аашаас бид бид нэг зүгээр байгаа. Яг дипломат юунууд нь амар зөв юм бэл. Хорон тахлал англичууд ингэж бодож байна. Бид нэр ихтэй тэдний юунд ороогүй шүү дээ. Юм уу тэр Вьетнам бид нэр тэр хоёр чинь яг юунууд байсан юм шүү. Францууд Францын колон маяг юм байсан. Камбож Камбож ч тэр жоо Франц Франц. Африкас нэлээд бас орн мэдвэл үү. Тийш шүү. Франц. Мали юм уу? Цааны эсрэг гэдэг. Рогбо ч Францаар ярьж шахаад байдаг. Марс шууд аваг ах нь түүхэн ус байдیں۔ Аваг ах нь Францад амьдардаг. Тэгээд ийш ирж э, амьдрах юм амьдрах уу гэж саналбад. Тэгээ хөлмөд. Тэгээ очиод тэгээ тэндээ хөлмөд болсон. Филиппин чи Испан Испани колон тий. Тэнгүүдээ нөгөө нэг Индонез эднэр чинь юуны колониос юм шүү дээ. Ирландын. А юу? Ариен Робин гэж. Хооланд. Тийм. Тэгснэ Сингапур, Малайз эд нар чинь Британи. Фан Перси юу? Япончууд гэхдээ яг Сингапураас англичуудыг бас цөм цөм зөгөж гаргасан. Япончууд бас амар амар шас шүү дээ тэр аваа нэлийн эзэлжсэн юм л шүү дээ. Яг өөрийнхөө эргэн тойрног амар эзэлж шахаад. Америк тэр үнд амар шичлэгтэй. Тэнгүүтээ Америк руу шаасан ч бороо даашс тээ. Буруу статах оролцолтой шүү. Тэгээ Америкийг яг зөв нэг мэдэг байхад нь газ шаагаад нэг жоохон хүчин солруулчихъя гэж бодсох тийм. Тэгсэн чинь Америкийн уусаа нөө нэг хүчин чадал хүн ам ам нэх. Тэгэл уусаа сайн нөөц хүчин чадалт болохоор бүх нөөцөө ингээл дайчлангууд шууд ялчгүй амир хүчтэй хүчрэг ором биш. Юу BBC-д ч гэсэн сайн байсан юм л. Онгоц монгоц техник нь сайн байсан. Одоо нэг яц юм шүү. BBC-ийн нэг Putin and Western үлээ Western үлээ барууныхан болон Путин гэдэг аа нэг тийм нэвтрүүлэг гараадсан шүү дээ. Тийм үү? Үзчихсэн үү? Үзэв. Тэрэн дээр юу гэж байна? Тэн дээр ер нь бол тийм Путиний талаар гараад нэг Путин ч нэг эрхлэгч байж байгаад тэгээд буурж буушийн засаглалын үед те ямар харилцаатай байсан. Аа. Тэ. Обамагийн үед юм. Өдөр нэг Обамагийн зангинаас нь барьцсан зургийг харсан уу? Хм. Путин. Путин үү? Тийм. Үгүй. Зангинаас нь жоон татсгийцсэн чинь нэг л нэг хот байж байгаа. Тэ. Борис Ельцин чинь нэг Путиныг нэг ерхэс өдр тавьсан шүү дээ. Аа. Тэгчээд яг ингээд Борис Ельцин тэр үед ингээд нэг бахан магнатуудын зургаалын гар хөлний хүн байсан байхгүй. Магнит магнато. Тий, алтны олигархууд олигархууд. Тэгэд тий юу яа өөрхөн оронд хүн тавьгээд хэрэглэгч бол тавьсан шүү дээ. Тэнгүүд нь нэг хинчэн бүднийг тавьчих тавьсан юм байл шүү дээ. Тэгсэн чинь нөгөө Пакистан яг тийм хүн биш. Яг улс орных нь орных төлөө явдаг. Тийм Эверест тавьж тараад КГБ-ийн. Тэгээд одоо гайгүй болгоод байгаа юм л шүү дээ. Олих олих харгад салгаал тий. Тэднээс эзэмшиж байгаа юм шууд улсыг болгож болвол хүчээр улсыг болгож болвол. Аа. Тэгээ мэдээдүү гараал тий. Би ерхэл сайдаа хийгээл тэр чинь солимж хийсэн шүү дээ тэр чинь Тэгэхэд медиудын медиудыг гарахад бол Америкт бол хөрөлцөө жоохон өссөн юм лээ. Тэд үс чинь нэг Silicon Valley юм байл чинь орд нь шүү дээ медиуд чинь. Apple Steve Jobs утас мцаа танилцуулал нэг э, Оросын нэг жоохон тийм тийм хөгжлөн жоохон арай жоохон хурцсат ч юм биднүүстэй. Жоохон технологиоор хамтарч хамтраад эхэлчихсэн тийм. Тийм. Тэгээд буцаад тийм орчиж байгаа байхгүй бүүтэ. Тэнгүүд жоохон харилцаа мод модсон юм л яг хүнээсээ шалтгаалж шахдаг тийм үү. Обама ч нэг тэр юунд нэг юм дургуцаад гэдэг нь юу юм бэл шүү дээ. Польш Польш чехэд нөө нэг тийм Америкийн нөө нэг тийм агарын пууч эсрэг үзэгч хамгаалт байдаг гэдэг тийм яриад байна. Аа. Тэгээд тэрийг ингэж тэнцээсээ баг уг нь бас нөө буудаж муудахаар нэг э, цөмийн засгийн эсрэг үзэгч тийм системүүд л гэж ярьж ирлээ тэрнээс. Аа. Тодорхой байхгүй л. Тийм э, ач холбогдолтой газар. Тэгээд Украиныг нэг э, Америкт нэг талын кандидатын ингээд ивент тэтгээд өгдөг. Нөгөө талын кандидат нь Оросод ивент тэтгээд Украиний ерөнхийлөгчөөр өөрсдийн хүнээ тавихгүй шээ. Тийм асуусан юм л шүү дээ. Сая ч нөгөө нэг яасан шүү дээ. Нөгөө Оросыг Оросын талд орохгүй шалчлаа те. Инглээ. Янукин, Янученко л өөрсдөө нэг юм юу л орох гэцэхгүй. Европ холбооны НАТО л орох гэцэхгүй. Аа натач нэг холбоотой улсуудаа хамгаалах үүрэгтэй болчихдог байхгүй дефенс систем гэдэг агарын товтлогоо сайжирч штт. Тэгэхээр нэг Украиныг тийш оруулчихаар тэдний газар нутгаар одоо тийм НАТОгийн Америк хамааралтай тийм Монгол сүнд хэсэг боломжтой болчихдог. Тэгээ амар ойртож штт. Оросын зүгээр яг шууд хилтэй нойр. Тийм ойртоно. Тэгээл тэгээл ер нь тийм юунес болж байна. Ингэж политикл тийм амар алдсан явт юм гэдэг юм дээ. Тэгээд нэг Обамач нэг хоёлын цөмийн цэсгийн юугаа отоогоо бууруулъя гэж тийм санаа гаргаад бүхнийг шинээр эхлэе гэд. Тэгээ одоо гайгүй тэр нь хэрэгжээд явж байгаа шүү. Тэгээ одоо жоохон харилцаа муутчихлаа шүү дээ. Буцаад нэг юунаас олж. Тэг. Тэг бүр эдийн засгийн юу хориг мориг тавиал. Европта бүр дуурхаа байлаа шатсан мэт бүр нэг жил. Үднэ үү. Тэг. Зөвхөн Оросын Оросын Э, Орос руу явуулах тийм зорилттой Испанд тийм үр жимс тарьдаг байсан гэсэн. Тэгээ одоо тэрийг ингээд худалдаа авах хөнгө болоод тэгээд амар их асуудал үүсч байгаа юм л шүү дээ. Европ холбоонд ч амар олон компаниуд тэгж тийм тэрийг ингээд тэр алдагдлыг Европ холбоонд төлөд байгаа хөөхгүй. Тэр компаниудын тэгэхээр өөрсдөө амар хөрж байгаа юм байна аль аль нь лохирш хаа тий. Тэгээд бид тэгээд энэ сая хятад хятадтай нэлээд хамтарч ажиллаж байгаа хөөхгүй. Орсуудаа. Тийм махан бүтээгдэхүүн бүтээгдэхүүн авъя. Мах үг юм уу гэдэг бид нар одоо Орос руу ингээд хэрвээ манай технологи сайн байгаад мах маань сайн байх юм бол Орос руу одоо ингээд экспортлж болно гэсэн тийм байгаа юм байна. Процесслээ. Юу ярьчаа сая. гүржийг бүр дарамтлаа хийсэн мэл шүү дээ. Морсоо тоо. Тийм бүр өстэй. Танк манк зэргүүд нь орж ирээд. Чичээнүүдийг хөөсөргээд чичээнүүд нь шууд гүржийн тэр нотог дэвсгэрт ороод тентээсээ тэндээ тохимж агаад буцаж бүр дайрч мэн шаадсан юм л та. Тэнгүүт нь бүстэ бүр гүрж рүү бүр шааж ороод. Тэгээс тэгтээ гүржих юм ч хийж чадахгүй бол та. Чадахгүй л те. Ер нь бол цэргийн учир дайргүй мэл. Тэгээд байжгаад аа Тэгээ байжсэн чинь ерхийлэгч э, нь ер нь дайрна гэд хэдүүс ингэж даварчлахгүйгээд тэгээ дайтцсан. Тэгснийхэн дараа орсууд бүр уурлаад тэгээ бүр цөм шааж орж бүр газар нутгийн нэлен том ягаад бүсээр ингэж хамарч зэрэгвч оруулаад тэгээ бүр зогсолтгүй нэг тэг өнгөд ялагдцсан тэг үржүүд чинь за бууж өглөө гэдэг чиж байгаа хөөе. Тэнгүүд зогсохгүй бүр нийслэл нь яваад цавхгүй. Цибилигээд. Цибилигээд. Тийм хаа. Тэд тийш нь яваадсан чинь Америк санал өгөөд буушчаа. Одоо цэргийн хүчтэй татаа гэхгүй шүүгээд. Хэрвээ ямар нэгэн э, дайн яах юм бол нэг агарын хүч ашиглана гэдэг тийм санал өгсөн юм л. Тэгсэн чинь шууд танкнууд нь зогсоод буцаж явсан гэж. Гэшээс тэмүүтэ тэнд автономит нам улс үүсгэсэн. I know acid to the way it makes me move. I know acid acid. It's the sound you can't improve. I love acid. Get inside this nasty groove. I love acid. Монголд одоо ингэ амьдрахын тулд виз авах хот одоо тийм монгол хэлээр зав шалгалт өгөх хэрэгтэй. IELTS TOEFL шиг. Аа. Тэгээд тэр чинь нэг IELTS чинь нэг ядраатай байдаг шүү дээ. Эхлээд нэг listening ярьж ярьж шахаад хурдан ярьж байна. Хоорондоо ингэ тийм conversation үүсгэж байна. Тэгээд тэр шиг монголчуудын хоорондоо гэрэлтэй. Эндээсээ яг ямар утга энэ өгүүлбэрт яг ямар утга илэрхийлж байгаа юм бэ? Асуулт асуулт тийш. А Б Ц Монгол э, хэл бол нэг дээр үе тийм байсан юм шиг л тээ. Чингис хаан ховлын хааны үед нь тээ. Төрийн хэл мэл нь монгол хэл байсан. Монгол гэдэг үсгийн талаар сонсоол. Монгол усад л миний хөөчж амьдраарэ. Алтангуүтэй. Бага сайн мэр хэл мэл үзэл. Мөрөөдөлтэй байна. Тэр үеийнхээ Америк Америк шиг шаттай. Тийм. Хамгийн хөгжилтэй амар арим баримтай том орн шээс. Одоо энэ англи хэл зааж магаал дэлхийд харин гэлтэй англи хэл чинь номер 1 хэл болсон шүү дээ тийм. Уусаал хамгийн түгээмэл ярьдаг. Тэрэл яг англичуудыг бас яг хэдэн зуун жилийн өмнө амар том эзэн төрөн байсан болохоор яг тэгж байгаа бох тийм. Одоо ингээл юм уу Синга Минга юм уу Гонконг тий Хонконг, Монконг гэдэг тийм Африк, Африк. Африкийн ямар орн Зимбабве эднэр чи англиар ярьж мэддэг шүү дээ. Зимбабве нүү. Тийм. Ер нь жоохон Английн нөлөөл нөлөөнд орж байсан. Колони байсан юм шиг. Тэгэл колони байсан бүх олсууд нь ингээл Өнгөтэй дээрэс нь Америк өөрийнх нь колони байсан бас Америк бүр амар хүчрээг орон болчихсон. Нэгт гарч ирсэн. Тактик амар байсан. Бас нэг э, Франц их гэдэгтэй. Зааны асрыг. Нэг нэг нэг. Тэр та. 1 2 1 2. За за. 23000. Ямар нь. Зааны асрыг Мали. Тог юм уу? Тог юу? Ади баяр чин тог штэ. Тийм тог. Амар энэ хөл өмгийн нэг олон улсын хэмжээнд э, юу штэ усаа төлөж гшээ угааг үсгдэж ш тэрнээсээ ретайр хийж мэйсэн штэ ягаад ягаад гэвэл нэг дотор ингэж нэг улстай очиод байжсэн чинь яг ингээд нэг хүүхэн шахс авахгүй халдган мөртөөд хүмүүс дээрэмд шүүрэнд гэдэг тийм мэдгүй нэг ямар цалган л өгцөн ямар ямар санаатай гэсэн нэрс одоо хүртэл хэл биш нууц хөврөөд байгаа тэгээд тэрнээс ш ингээд алуулахаас айгаад гэж шууд би ингээд э, усаа төлөөлж шигшээ багцаа тоглохгүй гэдэг ретар хийж мэд шүү дээ. Гомдоо шаасан шүү дээ. Гомдоогоо шаас тээ. Эдий баяр. Тэгээд одоо Эдий баяр одоо юу Тоттенхэмд байгаа л юу хаана байгаа лээ. Тийм Тоттенхэм да. Одоо ч нүлээ. Явцсан байж магадгүй те. Тэ. Зээл. Амар зээлж бил энэ. Аа, Арсенал да биш үлээ. Гүү. Арсенал ч дээр тоглож байгаа тэгээд Сити митэд очиад хаалж өгсөн шүү дээ. Тэндэг байв шээ. Англиэр зүрх. Тэнэшээс. Тий, тий. Тэндэг тоглогч зөндөө байт юм уу? Одоо энэ хин Торис Фабригас Мабригас тий. Спанд буцаж очснаа. Буцаж Англид ирж байна. Нэг Челсигийн Анелка ч мөн 20-од баг явцсан шүү дээ. Оролт тоглох. Николас Анелка гэдэг Франц тоглогч. Одоо хаана шатж <laughs> байна? Одоо ямар ч сан нэг турк мөрхтэй байж байгаа. Би <laughs> нэг туркт л дуустдаг шээс тий. <laughs> Өөрхөө зүгээр нэг хогийн цэг юм уу? Роберто Карлос эднэр одоо тоглож байгаа юу гэж. Роберто Карлос ч нүг хөргөж яаж л гэдэг шээ. Бишиктасыг тасалжулдаг лөө те. Дашгал тоглоод тэгээд тасалжулдаг нэг хэсэг байсан шүү гэж. Тэнгүүтээ одоо болоод нэг тасалжулдаг л. Шилбэн бол үнэхээр аим шатдаг те. Роберто Карлосын шилбэн бол зүгээр мараг хүлийн яг гоё те сайхан юунд <laughs> пэйжн дотор сайхан амталж байгаа даг идчмээр харагдаж. Дахиад нэг Роберто Карлсон нөө нэг тэр ашигласан бөмбөгнүүд нь хагард хагарж исэн болов. Болд руу үссэн шааж магаалаа. <laughs> Гол оруулсан байсан ч тийм. Эсрэг баг нь гол алдчихэл. Штэ тэггүй. Ураад эхэллээ. Аа за за. баг багч нэг тийм юу нэ Роберто Карлсын өшгөлсөн бөмбөг нь юу нэ батарын хавиргыг хугалсан мугалсан ч гэсэн тийм домог явааш гэсэн. Гэтэ анх тэр нөгөө нэг Францын эсрэг хийсэн нөгөө нэг амар утгагүй эргүүлэхтэй гол өгдөө шүү дээ. Тэр үзчих бүр ёо амар шаст бүр юу вэ гэж бодсон шүү дээ. Тэр ихтэй яг авсан өнцг нь болохоор бүр яг улам эргүүлэхтэй харагдалаа шүү дээ. Амар гоё яг араас нэг авч чадчих. Тэг эргүүлгийг харуулж. Тийм. Авцсан байдаг. Яг гоё авцсан. Тэрнээс хойш амар гадарлах гэж үзээл. Ер нь бөмбөг эргүүлэх цөм зөхтөөс та нар үсэн шээс тээ. Жерардыг үзэж бас амар цөм зөх. Амар цохих тартай болсон би хөлбөмбөг тоглолт байхдаа. Би бол ер нь амар хөлбөмбөг э, яагаал ер нь 15 настай байхдаа юм сургуулийнхаа шигшээд чааж магаал те. Дуулан мулан тэмцээнд орж магаал. Хүмүүст ер нь жоохон Английн лиг мигийг үзэл Ливерпулийг шидэж мэтэл Тэгэл ер нь бол э, одоо яг сайн хичээх юм бол баг юунд орчин марч улсынхаа шигшээд ороод дараа нь юунд гадаад тэгээ <laughs> лиг рүү явна гэсэн тийм бодолтой. <laughs> Тэгснэ гартай өтөр зөө өөр тийм мөрөдөлтэй. Хоёлаа бас англид очиж тоглож байгаа юм шүү дээ. <laughs> Тэгэнгүүт нөө хөл өмгийн хөл өмгийн холбооны зүгээр тэр нэг тийм юун дээр нь зүлгэн дээр хиймэл зүлгэн дээр нэг сургуульд мургуулт хийж хахад зүгээр бит хоёр зүгээр яг шпимпиг авчаад очиж очиж шаа зүгээр. Зүгээр л ямар ч хамаарлаг хоёрсэн. Очиж хажууд нь зогсож байгаа шаа. Тэгээд төлөвлөгөө нь болохоор зүгээр тэнч нэг тоглогч тооцож ботонгууд нь шууд өө би орчээ гэж оронгуудаа амар өөрийгөө үзүүлж нотолж нотлоо гол шааж Эвс. Эвс. Тэгээд тэрийн бичлэг мишлэг нэгэд Харчмаар л тээ. Энэ яагаад ингэж зүрд? Чи микрофондоо зөв хөргөлд үзтээ. Яг юунаас олдсон юм бэ? Сүнс юм уу маш. За за. За. Сантьяго Мунес шиг шахах гэж. Тэгээ даанцрыг бүтээг юм да шахах. Лиг лиг миг дээр шгшээ мгшээгийн баг нар бол бүр хамаагүй амар эсвэл багасаа тоглолцсон. Би минь үн хатуу шат. Месси нэрээ. Амар тоглож тоглож байгаа л те. Ингээд скаутууд нь багийн скаутууд ингээл ул ус ус усад очицсан те ингээд хөлн хүмүүхтэд яаж тоглож байгааг хараашаа те. Багийн стратегтэй нийцэх нүдэн судлаа шүү те. Энэ хүмүүт нөгөөх нь Барселона клуб шүүд. Челси клуб шүүд те. Ягаал. Академид ирүүлж мөрөлөл. Тэндээ ингээл тактик хэрэгжүүлж үзсэн чиг тохирч мөхрөл. Аа Тэнгүүдтэй. Багаас нь уу? Дэвшүүлээл тээ. Месси чинь Барселонагийн юунд академид байж байгаа л яг Барселонад л тоглож байгаа тий. Үнэхээр яг үнэн ч шээ. Нэг бүх рекордуудын хэвдэж хэвдээ түр. Тий. Хаанч хаанчлаа шаацдаг. Йой. Амар их гол болсон. Месси өгч мөхөө шаачлаар хотоороо бүр өөлөх тий. Каталанчууд. Каталанчууд. Хилээд аваараад өөлнө л та басаа тий. Месси ч үнэхээр намайг бүтээлсэж ийн гэл. Зүгээр нэг утгагүй тоглолт те. Зүгээр нэг хүүхдүүдтэй тоглож байгаа юм шиг те. Зүгээр гүйж ороод шааж идэг шиг. Сүлжээ сүлжээл явчихдаг. Тэгэхээр үнэхээр яг мэдрээш аа бүр яг бие бүр төгс өдөртөж штэ. Яг ингээл па па па. Толгойн бүр амар ажилтдаг хаа яг бие өдөртөл. Эсвэл бүр багасаа ингэж яг тоглосоор байгаад яг зүгээр л юуч бодохгүй зүгээр би энэ те. Тийм мэдрэмжтэй яг бүр төгс хөлбөмбөг тоглоход зориулалтаа бий болсон. Би тийм юм дасгасаар байгаа те. Тэгэл ихэс яг ингээл папа ямар ситуац ч од хувираш хаа. Тэрэнд одоо тэр яг нэг юм чинь жоохон дуурал. Тийм сони. За окей. Тэгээ нөгөө нэгийн өрөлттэй нөгөө э, таагч таагч ч одоо наад ийм хүмүүстэй тийм. Тэгээ бүх ийм хүмүүстэй ингээ гоё гол оруулах нөхцөл байдлыг ингээ бүрдүүлээд өчтдөг тийм тав тав тав гэл. Монголын одоо одоо нэг дунд сургууль мургуулийн хүүхдүүд бас л хөрхөн зөвөн зөвөн баг нар байж л байгаа хэ. Яг одоо нэг хүлэмгөө тоглоол яг амьд шууд цалин балентай амьдэрч болохоор л болгочих хэрэгтэй те. Тэгвэл яг сайн шааш тэр нь бол <laughs> Барса штэ. Барса тэр Барса тань те. Барса тэр чим нэг дүгэ ер нь дэмждэг өс штэ. Э, хөлөмгч болгоно гэл. Тэ. Хөлөмгт ингээд багаас нь юм зааж маач хөл. Өөрөө нэг сайн чадахгүй ч гэсэн нэг тиймэрхүү яг тэг нь яаж яаж хийвэл гоё яадаг тэр нэмийн зааж хөл. Хийлгэх. Сайн тоглолт юм тий. Тэ. Одоо нэг юм дэ сургуулийнхаа нэг тэмцээнүүдтэй юм лээ. Тэрэнд 22 гоолтай. Топ скорер бид нар шээ. Тий, багийнхаа топ скорер мөн. Нийтдээ хэд 2 3 ч жилээ. Тим юм доотлогт бол дуйлаа 2020 гээд амар сайн хөгжиж байгаа юм л. Гэтэ заалны хөлмөлтөө. Тэ. Тэ. Ямар чи эхлээд заалны хөлмөх чинь гэтээ ингээд нөө багаас нь эхэлж байгаа хөөхгүй тий. Жижиг юмд ингэж тоглож. Тэр хүмүүс чинь талбаад гараад тоглолч тий. Дараа нь заалан тоглож байгаа л хамгийн гол нь тэгэл тоглож л байгаа хөөхгүй тий. Тэгэхээр сайжр штт. Тий. Яа, ирэлт багта манай ирлийн багт аюу одоо манай нөө нэг хоромхон клуб тоглолдог. Тэр үедээ одоо ч улсын шигшээд баг ордог хаа улсын төрөө төрөө гэд э, юу тоглолдог. Залуу маань дээдлийн гэсэхгүй. Тэгээд бид хэд яг э, тэр үед амар яг хөлбөмбөг хөөгөл бүр яг амар сэтгэлтэй баахан хүүхдүүд амар тоглоод сургуулийнхаа яг шигшээ нь олж молонготой Орсын элчингийн багтай тоглож молоод Орсын элчингийн талбай дээр нь э, амар шаач гол мал хийж мэж. Бүр дээрлэх шээ. Амар Эрдгэж мэрлэгдэг хэсэгтэй нэг хэсэгвэр гой шаадагсан шүү тэгээд. Орос сургуулиудыг амар хожиж мэдвэл. Тэгээд Орос сургуу Орос сургуу тожигдсан л доо. <laughs> Орос сургуухийн арай арай бас Үл гоё юм шүү дээ. Та нар ялт хоёр ялт ч нэг тоглодог байсан мэддэгтэй маяг тоглонгот. Жиний одоо нэг өшгөлт мөшгөлт те. Аа, суур байгаа шүү. Арай нэг тийм те нэг арай нэг тоглож утсан хүн шиг мэддэгдэд идэх. Хартай мэрдэг пас мас ч амар шат шүү. Би ингээл отон байхгүй ч шууд ингээ нэг давуулал хайхад тий. Аа. Тэнгүүц би гүүн гүц шууд миний яг давуулж хайх гэж үзэж мэдсэн шүү дээ хайртай айгүй. Тиймэрхүү пасс мас хийж байна. Аа. Яг нэг тоглолтог хоёр сте. Тэ бас гоё тоглохч гоё шүү дээ. Тий. Нэг гоё. Тэг агаар өрн тоглох туртай л дээ. Тий шүү дээ. Нэг тий. Намайг би ингээл би ингээл гараа өрөнгөч юм шүү над руу агаараар. Delivery шээ. <laughs> Эргэлтэй пасс маш шээс дээ. Яг л би үсрэх зүгээр миний толгоонд ойгол ороход тийм пас хийх хэрэгтэй гэж штэ. Тийм ш. Би зүгээр хараа. Би зүгээр зүгээр л үсрэн зөө чи зүгээр л ми толгоонд ойлгуулад гол орлоо. <laughs> Тэгж нэр үнэхээр яг тэрийг бүр амар хийдэг болчихвол те. Тийм. Амар давуу тал юм те. Англи ч ч ер нь тэгж тоглолдог лөө. Тийм ерөөхдөө тийм. Тэгвэл нисгэж хоёрдугаар давхраар тоглолдог. Тэр нь тэгээ ер нь жоохон явахгүй байгаа л. Тэрийг өөртөө сайн шааж чадахгүй байгаа юм шүү. Эсвэл Тэгэхгүй. Лиг нь амар сайн юм өртлөө тэгээд шигшээ яагаад тэгээд нэг тийм сонин тэнэг тэнэг юм дээр сугураш. <laughs> Итгэхгүй. Зүгээр л Америк Америкт баг шаалгуулах гэдэг шээ. Тэнэг тэнэг гол алдаж болдож байгаа. Тэг нүг гоё гоё тасалжуулагчаар яахгүй байх гэж бодож байна. Нэг бол зүгээр сууртаа нэг тасалжуулагчаар яг. Тий. Рой хоцсон лөө. Тэр чин тасгалжуулагч тасгалжуулсан шүү дээ сая энэ дэлхийн аварга. Одоо хүртэл байгаа л та. Одоо хүртэл. Тий, одоо хүртэл. Тэр дасгалжуулагч ер нь жоохон сонир энэ юу юм шиг байна. Би зөв ингэж бодлоо. Энэ нэг английн лигч нэг одоо үзүүштэй лиг гэдэг ба штэ. Тэгтээ Америк нөө дасгалжуулагч нь ингээл халагдаал тэгэл өөр газараар томилогдоол те. Ингэж Америк э, багууд ингэж сайж сайжрахын тулд Америк дасгалжуулагчаа сольд юм шүү. Тэр байдлаа тэр байдлаа одоо улсынхаа хэмжээнд ингээд оруулахлаар бид ч нэг тийм амжилт гарахгүй шууд халаал Дахиад тасаж үлгэж амлахгүй бол тэгсэн чийг буруудаад за энэ төлөвшчихгүй. Баг нэг суйртай болохгүй гэж үзээ үзээд. Тэгээ нэг арай суйртай болох гэж нэг тасаж үлгэж одоо удаа. Бундслига ч хамгийн их гоолтай юм л шүү дээ. Тий. Германы лиг бол Бундслигийн реклам нь гоё шүү дээ. Яддаг л. Subscribe хэр гэдэг. Хэр хэр гэдэг нэг бүх тоглогчдоор ингэж энэ YouTube-ны нэг хилүүлц заалууд тий. Бундслига Цун цун цун. Гой шат юм. Германчууд бас ихтэй хөл өмгөн нэлийн сайн амар үздэг юм л те. Тий, нэлийн сайн шүү. Тог мог шаттай. Хийх юм хийх юм хийдэл хүмүүс шээстэй. Герман машин уучаас. Өөрсдөө гараа байдаг тийм тусгаар орно шээ. Германууд ер нь өөрсдөө бүх юм хийдэм шүү. Дотоод э, бүх хэрэгцээ бүтээгдэхүүнүүдтэй ч юм. Дайнд ажин гэдэг нүг амар дэлхийн хоёр дуртай амир лээ болсон орс өрөнгөж оронгож өөрсдөө боддог. Тэгтээ ингээд тийм болохоор тий бид нар одоо буруугүй шинэ одоо нийгэм эндээс үүсэж байгаа шүү гэдэг. Зөв нийгэм ингэж харуулж харуулж байна гэж бодож байна уу? Зон тийм бах тий. Гэтэ одоо ер нь Германч Европын бараг хамгийн хүчрхэг орн мэт тий. Хамгийн одоо эдийн засгаар авч авч байгаа барилж. Хоёр удаа дэлхийн дайн шаагаад хоёуланд нам шаалгуулсан мөртлөө одоо хүртэл чанга шатс тий. Амар сайн хөгдсөн тий. Бүх юмыг үйлдвэрлэж чинь нэг Германы үйлдвэрүүдийн одоо баахан бичэн бичэн ч одоо хогор болцсон л шүү тий. Гүтэн гүнстиг үү? Тий. Гүтэн гүнстиг гэл салфетик чөртлөөдөг, альчуур хөртлөөдөг тэгэл бүх юмыг үйлдвэрлэв. Тэр нь барыг л үйлдвэрлэлт 8 юм билээ тий. Германы бол. Тийм ээ. Яг одоо хэлж төсөөлтөө монголчууд амар яг бенз менчиг машин хийдэг юм бол тэ өөртөө тэмүүдийг дэлхийд ингээ бүр үрсэлтэж мөрсөлтөл. Яг бүр амар хаг шаагаад тэ ан ман шаалцдаг. Тийм юм бол амар урамтай ш тэ. <laughs> Манай машин гэж ярьж байна л тэ. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж юмзээ ш. Тэ. Гадаадынхан шууд манахаас машин хөдөлж Монголд үйлдвэрлсэн машин унах. Дуртай болж байна ш. Анхнаасаа нэг хэрэглэгч болоо ш. Манайхаа яг хэрэглэгч байна гэж. Дээр үесэл ер нь тийм байсан юм шиг л. Бүр нөө овог аймаг юм уу? Яг тийм систем, феодал, феодалын маягийн систем, системтэй байхад хүртэл. Тэгэл яг э, нэг өөртөө нэг юм үйлдвэрлэдэггүй. Гэхдээ яг арьс марс юм уу тиймэрхүү юм яг наймаалцдаг. Гэхдээ хятад метод болохоор яг хамаагүй их юм үйлдвэрлэе л те. Тэгээд ингээ хятадас ингээ яд гэлсэн шиг л байнга юм юм аваад хаяа дээр хэмждэг гэж. <laughs> Тэгээ хятадууд нь юу юугаа зогсоож мохсоочдөг гэсэн. Аа. Юугаа бара бара мараага яг хааж цахаа хааж мааш. Монголчуудад нэг юм уу <laughs> юу гэдгүүлээ 20 арга хэмжээ авч байгаа шээ. Санкшн авч байгаа бол тэнгуут нь монголчууд нь дайрч дээр хэмжиж мөрөндөл. Аа. Дээр эсэл тийм юм шиг л. Яг нэг хэрэглэгч. Аа Гэтэ бас энэ энэ хэрэглэгчийн хаашийн зүгээр өөрөө өөртөө ер нь их тэтгэж тэтгэж явцдаг те. Мах заах бүх өөртөө юм өөртөө хийчдэг. Дээл мэл юм уу. Гэтэ тэр нэг байлдааны арга марга нэхгүй юм л шүү те. Борцыг амар хэрэглэдэг гэсэн гэ те. Шууд ингэдэг ингээл амар олон жилээр ингэж морьтой биш те. Тэгэхэд ингээл одоо тий хатга борц ингээл асгаал Тэгэл зүгээр шүл хийгээл уугаал идчихдэг. Тэгэл нэг бол ингээд нүүн борцыг ингээд хоёр хоёр нүг чүдний э, хайц хажууд ингэж байлгах нь хүлэгдэн штэ. Аа. Тэгэж юм гэдэг. Амар олон хоногийн авдаг мовдаг гэсэн тийм байл штэ. Э, чи тэр яа нэг те Монголын яг тэр үеийн нэг айрамт айрмын яг дунд нэг нэг морин дээр нэг цог ингэ нэг явж явал ямар явахсан л яа. Зөв үнсэх те. Яг эсэн цөлөөр явж юм бол. Ят руу дайрах гэж өрөөний пайцтай явсан. Пайцэд төсдөн. Шууд нэвтрэх хөнөл. Тий. Нэвтрэх хөнөл гэж бас. Амын гол нь тэгэл нөгөө Европод л дармаар буу муу хийгээл. Амгүй юм хурдтай хөгжиж шатсан л таа. Цэрэг мэрэг цэргүүд нь ингээ дандаа нэг Амар жагсан Наполеоны үеийн цэрэг мөргөд болсон тий. Тэсэн чи тэр үед Монголынх гэсэн чи мандахаас заатан мат. Яг л 13 дугаар зууны л нэг нэг юмнуудтай. Ном сум юмтай. Нүг чи манжууд нь амар өхөр буу муутай ирчихдэг шээ тий. Манайх чи ер нь хятадуудыг биш хятадуудыг нүцэх үзэн ядах ёсгүй мэлээ шүү дээ. Манжууд манжуудыг яг биднийг даралж исэн манжууд манжид ч одоо ер нь тэгээд жоохон устцсан биз дээ. Аа. Тэ. Тэгэхэр чи уусцсан гэж яриад байдаг шүү дээ, тэ. Тийм дүр алга тийм. Бараг одоо байхгүй. Манж гэж улс байхгүй. Тэгэд зүгээр <coughs> хятадууч шал өөр өст. Ер нь өөр бодолтой. Тийм шүү дээ. Гэтэ яг аа хувилаа хаан гэл яваад явчихсан юм л шүү дээ. Тэг хятадыг өдөртөж байгаа хүмүүс бас яг Монголыг ингээд яг ард нь байгаа Монгол те баялаг маялгатайг энэ улсыг бас жоохон яхыг оролт толох те яаж ч утсан. Хятадыг өдөртөж байгаа хүн бол Монгол жоохон санаарах шүү дээ. Яг ингээд яг ард нь Орос, Морстай, Америк өөр том улсууд, улсууд байхгүй яг хоёулахнаа л байсан бол те. Шууд эзлэн шаач те. Аа яг нэг хүүхдийг яг нэг өрөөнд ганцаарх наа жоох хүүхдийг оруулангуудтай те шууд зодч мадчих. <laughs> Тийм амар. Наа чи амар зүрлэл шүү. Харсан санаа зовлтгүй гэж хариу ирдэг шээ. Дүүс чинь үү? Тий. Харсан санаа зовлтгүй тэгэж уншигдах хэрэгээс. Яг моушныг амар сайн оруулж ин л та мессежэнд. Монгол дотор шууд амар гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах хэрэгтэй үнтэй. Яг бизнес хийх. Монголд Монголд бизнес хийлтэй. Хятад одоо ингээл нөгөө нэг жоохон бас нэг хэрэглэгчийн тийм нийгэм болох гэдэг шүү дээ. Америк Америк ч одоо консюмер хэрэглэгч нийгэм шүү дээ. Ер нь бол бас ихтэй юм үйлдвэрлэдэг ч гэсэн яг амар өөртөө хэрэглэдэг. Хятад болохоор яг тэрнээс жоохон ядуу байж байгаад ороо одоо бүр юу н арайгаагүй амьдралын дээшлэл өөртөө хэрэглэгч болж болол. Яг энэ үедээ Монголын нөгөө нэг юм илүү бас таатай байл те. Хятад руу юм зарах. Тий. Монголоос хятад руу юм экспортлох юм уу? Бизнес эрхлэх хуулийг л нэ жоохон чөлөөтэй болгох хэрэгтэй л хэвээр. Чөлөөтэй тэгээд амар шатрыг насгах ч юм уу. Шудрах ч юм. Тий. Тэгээд амар ер нь бол тийм тэрийг нэг э, ингээд яагаад тахгүй те уйж ингэж нэг тийм удаашаа чирэгдээд тахгүй те яг хөгжих боломжийн шууд олгож ажил. Энэ л одоо тэгэд байх <clears throat> манжууд л дээр гарчаад байна да. <laughs> Манжууд ч гэстэй. Бид нэг ингэ санаатай ингэж байгаа юм <laughs> нөө манжуудын амын сүлийн үр төлн үлдсэн. Бидний толгой дээр гарчаад нэг тий та нарыг ингээд та нарыг ингээд сул тавьчих гэж бодож байна. За санийх бол шал худлаа юм шаалаа. Уучлаарай. Энэ юу вэ? Бов. Арцтай бов. Ийм гарц юм уу? <laughs> Бид нар нэг тожхон тожхон нэрээ жоохон арт шиг харагддаг те. Бид нар бид нар арттай бов. Монголчууд зориулж юм арц марцтай бов гарц гэдэг шээ гашуун юм дуртай. Гашуун энэ гоё хаттай. Ялангуяа кофетойгоо идвэл. Зүгээр л одоо энэ арчтай боог хийх хийхэд <laughs> Манайд одоо зөвөр нэг гурил арц марц байсан мэт хэдүүлээ ийм хийж идэхгүй байх те. Гэсэн чинь яг өмнөөс нь ингээ бэлдээд өгсөн гэдэг чинь. Тийм болохоор бид нэр мөнгөө төлж энийг авч байна. Энэ бол creating value. Үн цэнтэй болгоо шээ. Зүгээр нэг гурил арц царийг бэлэн бүтээгдэхүүн болгоо. Боловсруулсан. Энэ юу энэ нэг э, гурил гэж grain гэж одоо минь бидний хэлдгээр байгаа энэ чинь те гой гой хөгжүүлж байгаа шүү дээ. Эхлээд чинь зүгээр нэг талхыг гээд өгчдөөс юм шүү дээ. Ямар ч хэлбэргүй юм. Даатгын хэдээр голоо цагаа өгч юм шиг нэг унсаас өгч шүү дээ. Атар отоо тэр компаниуд нээр хөгжөөд зүгээр юм янз бүрийн гой тийм юунууд продуктууд гаргаад байгаа шүү дээ. Туршиж үзээш хэдэн хэрэглэгчийг идэх нь. Талх нь хүртэл амар зүгээр яддаг байснаа шууд хөрөнгө оруулалтыг зүсцэн ирж мэрдэг те яг төгс зүсцэн тэгэхээр амар амар үт те <laughs> Дээр үе чинь талах зүсдэг байлаа шүү дээ. Талах өөрөвдөн шүү тий. Тэр нь хог мөнгө болчихлоо. Өөрмөг нь ингэснээр бүгдийг нь сорж идчихсэн. Яг өнгөдөө ихтгэр лөө хагасааны өглөө 10 цаг магаас ороод талхын авангуутай ингээд аим шин талхнууд ирсэн гэдэг хэвчээ ингээд бодлоохан хатан болчихсон. Атар талхнууд. Тэгээ одоо атар талх авах явц дандаа нөө мишээлт. Мишээ төлөө. Талах чихрийн. Тий. Сүүтээ сүүтээ талах байдаг үстэй бас. Сүүт сүүтээ гэдэг нэг. Сүүтээ ч яах вэ? Тийм. Тийм үү <laughs> гэдэг. <laughs> Нэг цэгэр өнгөтэй нэг талах байт юм даа. Сүү хамт. Deutsche Bäckerei юу? <laughs> Янз бүрийн тийм <clears throat> а нэр герман бас юу ирээд байгаа лөө талах. Deutsche Bäckerei гэдэг байдаг шүү дээ. Bakery гэдэг. Хаа нэ тийм. Үгүй зүгээр тийм талах яг хар өнгөтэй. Тэгээ энэ Монгол ирээд байгаа юм тий. Гэтэ зөв энд Монголд яг тийм юу гээд герман технологиор хийж мэгдэв байгаа юм шиг. Германаас үлд үлд яг тэгвэл хөгжөрч хөлөвтэй шахах германаас талах явуулсаар дотооддоо гоё ингэж тий дотоодынхын зах эзлэх хувийн алдахгүй нь бол шууд германаас очиод юм судалж ангот хөрөнгө оруулалт татчих баттай юм тий өөрөө нэг бол хөрөнгө оруулалтыг сайжруулах шатсан юм шүү тий Тэр чи одоо зүгээр яг нэг талах их мөнгө зардал нь одоо хэд байх бол нэг нэг мишэлтийн талах. Мишэлт чинь одоо нэг талах нь одоо 1000 гулуу. Мишэлт хэд гэдэг 1200 шүү. Мэнэд ер нь талах нь өнө мэддэг юм шүү гэж. Зөв үнийг харах авцсан тий. <laughs> Зөв л авдаг удаа шээ. 1000 1200 байдаг санагдаад байна. Тийм үү. Аа. Та тэр хөдөлтөг чинь жоохон хаастал шээ одоо юм шиг шээ. <laughs> Мэдгэтэд ингээд яадаг л та тий. Мөнгөний ингэж хажууд нэг тий тоол толж харуулж харж байгаа тий авч авдаг тий. Яс ажиллах гэж. Гэтэ одоо амар хяналттай болсон юм лээ тий. Дээр дөр хажуунаас бүр касыг бүрэн камераар хяналт хяналт хянашаа. Харин хулгай бол баригдах шээс тий. Чи зөвөр далдаа чулгаа хийдэг гэсэн үү? Үгүй. Чи зөвөр далдаа чулгаа хийдэг. Юу яаж байгаа? Ингээд зэр нэг дэлгүүрийн кас маасан дээр л ёо зүгээр нэг жижигхэн бох мох ч юм те яг нэг ойрхон юм жижигхэн шоколад моклад ч юм уу. <laughs> Үзэг мөцг ч юм уу зүгээр яг нэг шааж болохоор амиг шууд аваал тэгээд зүгээр <laughs> нэг тэр тэр үед нэг амар адреналинтай шатдаг гэсэн. Шааж. Нэг өдөртөө ганц хоёр удаа л тэгчихсэн. Мен чинь бодоодсэн чи юу юм бэ? <clears throat> Өдөр оролт 32 дор байр гэдэг үү? Тэр хар өрн захиж сонсож байсан үү? Тийм тийм сонссон. Тэрийгээр явж байсан үү? Тэр чинь нэг тэнд очиж би нэг хамгийн анхны удаага HT явж байгаад төөрөөд өстэй. Тэгээ бүр амир нэг жоохон тэгээ нэг юу болоод байгааг мэдэхгүй. Гэж амир төөрч ойлж ойлж мөлөө шаана. Тэгж яагаад ээжтэй ээжтэй болоод тэгээ харж мөрчээс байхгүй. Тэрнээс хойш би бүр тэр захыг бүр мэддэг болсон байдаг шээс хааны үед тийг зүгээр. Тэгээ би бүр найзтайгаа бүр ингээ хөгтөдтэй тэндээс очно нэг динамит энэ төрөө бол. Энэ зэрэг хөгтөд рүү шийдэх юм хийгээш. Тийм авах гэж зүр захнах ордог байдаг шээс. Араа юу ч яг замын дээгүүр нь өдөглөө тэ. Замын гүүр. Тийм. Тийм. Гүүрэн дээр өдөглөө тэ. Гүүрний хажууд. Хажууд юм. Аа захын эхлэл гэл. Тэр гүр өвн гоё шүү дээ. Амар гоё. Оронгот ингээд цэлгэр ингээл тий. Ямар ч тийм бизнес юм байгуулсан байхгүй байхгүй. Баралж тийм амралтын газар тий. Ресторан маягийн тийм газар юм шиг байснаа. Одоо зүгээр амар их жижиг ингээл нэг өрөө хийгээл амар одоо хэд 10 20 хуваачтай юм тий. Жижигэн жижигэн тийм бизнесийн түрээслүүлэх тийм өрөө үсгэсэн байдаг шүү дээ. Баахан үсчин тий үед тий өрөө тийм өрөөнүүд жижигхэн жижиг өрөөнүүд түрээсэлсэн түрээсэлт газар. Тэгэл зүгээр юм уу те? Дулаахан. Ер нь бол дулаахан л та дулаан аймарт. Зүгээр н цэлгэр тийм та аймар том газар эсвэл хэ тэр нэг. Одоо гүрний тийм та нар ойлгож байгаа хэрэгтэй те. Хар ойлгосон. Тайлбарлаас залхуураа. Тэгээд Сая би нүг тайзан дээр гарчаад ингэж дэдэж штэ. Чи анзаарсан аа. Ингэж ингэж хараарай. Бэртгийг. Тэгсэн чи бисээ ингэж суусан чи ингэж бэрсэн тэнгүүт. Ингэж бэрдэг болохоор би яг тайзан дээр гарчаад ингэж зогсмоор санагдаад тийм байх гэж ойлгосон гэж. Жохон далиж ингэж зогсдог билүү. Тэ жохон ингэж наллаач чи нэг тал руу жохон. Тийм зогсолттой. Тэгэхгүй яг Тэр ч гэсэн чимээгүй байхаас л айх хэвээр. Үгүй Тэгээ нэг чимэг болчихдээ шүү дээ. Нэг инээдэг шүү дээ. Яг тэрнээс л айхаа болчих хэрэгтэй шүү. Айхаа ч юм уу. Тэрэнд одоо нэг ингээл яагаад гэдгүү те. Ач ач бодлоо дийлдэд гэдгүү. Одоо ингээд яг одоо эдрийн ахыг л яг ярьж харахад яг тэгдэг байхгүй. Яг ярьжсэн аа. Фул кап дээр нэг юм хэлсэн чинь жоохон хүмүүс энийгээг шүү дээ. Basement-д ярддаг юм аа. Инээлэгдэг яг тэр инээлэгдэг яг юм аа хэлсэн. Мөрөө хэлсэн чинь инэхгүйсэн чинь яг тэгээл ингээ шууд цаашаа яг тэг гайгүй явчихлаа гэшээ. Ярих хэвээр юм яриалаа. За энэ бүтсэнгүй шууд дараагийнх нь. Тий. Шууд хаяал явчихлаа. Тэгэхгүй бол тэрэндээ хэлэнгүүтээ реакц хүлээгээл тэгсэн чинь хүмүүс нь нэхгүйсэн чи. За тэгэл тэгэл тэгэл Эст. Мань чинь өнгөрсөн тавтахад үгүй юу тэзээлээ. 2-7 хоногийн өмнө л дунд гол партийн дээр яг ярьсан чинь жоохон суух шас шүү. Ян зүрийн юм яриад яриад яриад тэгэл Нэлээ амар хүмүүс бүжгэлж ирсэн аа basement-д. Бүжгэлж ирсэн шууд зогсон гутаа болдаах шууд нэг юм ярил. Юм одоо энэ бол UB comedy-гийн Батүлэг одоо хошуу урлагийнхныг сүм шаахж байгаа магч. Нөө тэгж талцсан чи гарч ирсэн ээ суг шаадчихдаг шээ. Гайгүй л гүтээ. Гайгүй. Яг гоо. Гой харуулсан баха. Би л итгэж байна гэж. Яг өөрөөрөө л байсан л та. Арангуутайг сух шаангуутаа тэрийг шууд хүлийн зөвшөөрөл те. гэж ивэл те. Жогон яаж ин те юм ээ. Ингээд яг айгуул байсан. Дай үзэлсэн. Гоё л үзэлсэн баг. Ядаж 50% тавьж өргөмөгдөг чинь 50% шүү дээ ихтэй хөш. Над 50% нь л анхаарчсан баг. <sighs> Гэтэ basement-ийн 1 жилийн дээр л арай л арай л хэцүү шат шүү. Яг намайг яг амар сугарч ах чиг орж ирсэн те. Би <laughs> бүр яг микрофоноор юу ярих вэ гэсэн мөр сандарцсан шаажсан чиг тэмүүгээ хаалгаар орж ирж байдаг ш. Basement-ийн 1 жилийн байгаар. Гэснэ би нэг юм ярих гал яг ярих гэжсэн аа дундаас нь шууд энийхгүй болонгот нь за за гэж шууд хайцсахгүй хайцсахгүй тэг бүр ингээ юу ярих юм гэдэггүй зүгээр л тэнхтэй шагаадсан чинь микрофоны хувцаар өөрийгөө ороож маргаа зүгээр тэнхтэйдсэх хөм бага хүмүүс харж хахад гэсэн чинь нэг охин зүгээр тэр дундаас чи энэ удаагийг яг яах хэвтэй тэр чигшээ чи удааг яах хэвтэй тэр гэж байна уу үгүй яах чсгүй гэж шаашаа гэж хэцүү хэцүү байл шүү яг тиймэрхүү үед л аашаа Энэ хэцүүц. Би хүртэл над хэцүү санагддаг шүү дээ. Сайн бэлдэхгүй л өрн. Одоо жоохон фейл шаачл өрн дэмий авах гэж <laughs> тат. Яг та та нартай адилхайг балансыг чинь барьж явуулахгүй юу гэж. Та нар гоё шаагаад нэг нэрээ муу жоохон шаадвал муухай шүү дээ. Тэрнтэй адилхан. Сайн ингэж бэлдэх хэрэгтэй л дээ. Тийм. Гэхдээ эхлээд яг айгу эхэндээ эхэндээ жоохон ингээл яаж байгаа л сүүл рүүгээ чангарт арай жоохон чанга гайгүй сайн шааддаг тий. Гэтэ бас яг хэлэхэд хэцүүлдэ одоохондоо бүгдээрээ яг шинхэн болохоор гэж. Манай энэ э, stand up comedy гэдэг лигтэй лигийн дотор ингээ хүмүүс нэг тий. Батагийн баг. Ингээд э, гэтээ яг ямар бүтцэнд орсон дээр бол ер нь яг бүтцтэй болохгүй л тий. Энийг яг нэг яг нэг мөнгө төгрөг төр цалин мэлэн бүх юм нь ингээд яг судлаад нэг Монгол э, Монгол хэл рүү ингээд гоё гэрээтэй болоо те одоо ингээл юунаттай комеди комеди хийж байгаа хүмүүстэйгээ яг ингээ баг айд хөдөлмөрийн гэрээ шиг юм хийгээл тэгэл ингээ хамтдаа яг ингээ явж идэг. Аа. Тим системтэй байна үү те тэр англи Америк их. Уу яг Монголд яг хідүүлээ. Одоо ингээл яг жишээ нь одоо хаан гэр ч юм уу те нэг газар ингээл очил хийхэр болж штэ те. Тэнгүүтээ ингээ яг тэнцэнэ очиод яг тэр өдрөө ингээл хүмүүс нь ирээд яг ярих тийм одоо баталгаач хүмүүтэй гэрээтэй байх хэрэгтэй байхгүй. Тэнгүүтээ гэрээ гэрээ одоо ингээ цалин мэлэн бүх юм ингээд амар тодорхой. Нэг миний гэрээ л байхгүй тий. Одоо яг ажил энд ажиллая гэл. Гэтэ яг тийм амар яаж байгаа юм шил те. Амар тийм дөнгөлж дөнгөлж гинжилж байгаа бол биш гшээ. Арай жоохон нэг тийм албан ёсны маягийн болоод татвар мотороо төлдөг юм. Төлмөргүй байна Юу л те. Гар гар дээр бүх цалинжаа шаваад байл те. <laughs> Тэр мөнгө чи юунд зарцуул юунд яана штэ баригдж байгаа юу? Тэм яг stand up гэсэн комеди тэм газар нэх гэж зориулж байгаа юм уу? Ер нь бол тэгэл бас ойр зургийн байрны төлбөр мөлбөр бүх зардлаа энэ чэнсэл гаргаж байгаа гэж. Гэтэ ер нь бол мөнгөө цуглуул энэ одоо нь соримтлуулж эхэлж байгаа. Амар ярьслах шиг шастай. Тэг эхэлж байгаа. Тийм хаалтанд инев. Тэр тэмбэрлдэг гэж нэг юм гарсан мөлий те. Тэмбэрлэх. Үгүй зөө. Үгүй. Нөгөө нэг улсын хурлын гишүүн тэмбэрлээс энэ чуулга эхэлсэн ба шүү дээ. Та өөрөө хоцорсон юм шүү гэдэг. Тийм тийм тийм. Э эхлэв үү шүү дээ. Тэр гэж шат те. Та хоцрох хэстэй юм уу гэсэн чинь. Хоцрох эсвэл би хоцордъё. <laughs> Тэр бүр хамгийн тэнэгтэй бүр дөөш хэстэй шаас. Өмнө өмнө тийм байдгүй байсан те. Бид нэг жоохон бахад уус төрчтөл нэг тийм ариун хүмүүс байсан шүү дээ те. Тийм дээд сүд байсан шүү дээ яг тийм. Медиавыг байхгүйсэн л дээ те. Тэрийг гарах. Одоо бол яг мөн чанар нь харагдах юм аа зүгээр л нэг зүгээр л нэг хэдэн хүмүүс гэдэг нь яг бодлоо ингэ сондор ингэж нэг гоё зураг мөрөг агуулж авахлах шаардлага болсон байдаг шүү дээ. Ингээл сурвалжлал бүүн сурвалж олон тэгээд очиад өөртөө нэрэл гэтээ Тэмрэлдэх. Нөгөө тал нь бас арай өөрөөр яриад л ихтэй л хоцорж байгаа шүү дээ. Тэ. <clears throat> Арай өөрийгөө зөв тайлбарлаж чадчихна л дээ. Энэ нэг гадаад тустай алдаагаа хийсэнсэндээ тэрийг мэдтүүлэх мэдтүүлэхын тулд хөрх өөргөө аргалаад <laughs> аваа гарчаад. Харин би сая өнөө өглөө гадаадуудыг хүлээж аваад тэгээд ингээд цуг явж байгаа. Одоо л ирж байна. Сэн чин тэр тэр бол яг хөө тэгээд яг үн үн үн за хотлоо байсан ч гэсэн тэгтээ бас анханасаа анханасаа яг тэгж явсан бол тэг хандлага нь өөр байх тэ шууд нэг наачаа яг тэгж итгэж шагаа тэ нөгөөдг нь үн тийм тэнэг шатсан би хоцортгийн гэтээ яг нэг зүгээр л нэг тийм оюутнууд маягтнууд шиг шааж байгаа шүү дээ нэг лекцэндээ хоцортдаг зүгээр тэ хичээлээ пялж мэлдэг шиг гадаадд явчихдаг. Ангийн дарга нь их хурлын дарга шээс тий. Тий. Тийм хичээл үзнэ. <laughs> Бүгд ингэж яаш тий. Юм дүм үн засааш байгаа тий. Нэг тэгж тайлбарлалаа шээс. Одоо нэг арай нэг сайн сайхан бэлгийн одоо ер нь бол Twitter метрийг хариу өгч мөгдөг болсон байдаг шээс тий. Их Twitter-ээр ард хэрэгтэн гэл стресс ингэхгүй ингэж юм бичингүүт нөөдс нь бичдэг. Өдөөс нь хариулт яг тулж ажилтдаг болцдог шээ. Ер нь Twitter-ээр нь хэвээр ер нь унжаага хүмүүс зөндөө баг. Нөлөөлдөг. Тийм амар нөлөө үзүүлдэг болсон. Америкийн тэр юу бас нилийн яд үздэг Twitter чинь. Нөлөөд болцсон уу? Харин тийм олон нийтэд мэддэгт бид нар гаргахдаа Twitter-ээрээ гаргаж гаргаж шах тий. Олон нийтийн хүмүүсд нь. Эхлээд замаар Twitter түн амар нэг ямар нэгэн тийм амар хэрэг мэрэг болвол тэг скандал болвол тэгсэн чинь Крис Браун Twitter-т тэгж биччихээ. Аа тэгж өгдөг чи. Twitter-ээс нь шууд ингээ харж идэг шээ. Аа Тэмүүгээ Twitter-т те. Би ч Twitter-т л те. Гэтэ яг байгальтаа байгальтаа. Гэтэ ашиглаж байдаг. Яаж ашиглах вэ? Зүр юм бичдэг байх хэвээр болоо. Юм бичтгэл байт юм лээ. Би нэг хэсэг нэг зүгээр л хардаг. Амар их дагдаг. Би нэг хэсэг Facebook дээр нэг амар их юм <laughs> нэг худлаа юм шагаадсан шүү дээ. Юу. Тэнд Twitter-с ингэж хэлсэн хүмүүсийн үгийг яваал Facebook тавиал. Тэгэл хин битсэн дорн тавиал. Тэгээ нэг хэсэгт бахи 50 тавьжсэн. Тэрийг анзарч ирсэн. Тий, тий. <laughs> Яг тэтгэл. Тэр чинь тий тий нөлөөг хүний тэр бодол санааг ингэж төвөж байгаа юм чинь зүгээр шүү дээ. Тий. Сайн нэрийн сайн тавьж л байгаа л гэж. Ард нь тэмүүгэ тэр чинь тэгж тавиаг л тээ. Тэмүүгэ 97 Тийм муу муугаас тааш. 7 настайдаа хэлж өгсөн. Хэлсэн үг мөг шээцтэй. Үнэн дип. Жоо Twitter тодлоо шаад юу. Хөөсөг нэр. Йоо өстө. Тэ нэр гоё гоё юм болд юм билээ. Нэг жоохон уншингууд дипэрч уншингууд. Уус зэрэг бол өстө нэрэ. Арай тэнд байж л шүү. Өөрсдөө уус төрч толцсон шээ. Twitter ингээд модыг хилцэн шааддаг шээ. Наа чи ингээд тэгдэг яадсан. Тэгмэд Гэ наа чи ингэдэг байхгүй тэгдэг байхгүй. Тийм тийм зөвштэй. Тэгээд лайк мэн. Ард иргэдтэй дуу олоотой болж штт. Одоо Монголд HD TV-гийн нүүдэл шийдэл нэвтрүүлгээр хаштаг хаштаг нүүдэл шийдэл тэгэж кириллэр бичээд тэгээ ягаад л харилцаад л шууд асуулт асууж босоо тэр оролцож байгаа хүмүүс байсан. Нүүдэл шийдлэр энэ бас нэг тийм залуусын тухай, залуусын талаар те жоохон шийд тийм юм ярилцвал. Залуу хүмүүсийг яаж ингэж гоё хамтдаа залуу хүмүүс нь яг улсаа яаж гоё босгох вэ? Залуу ээж нэр. Тэгээ би одоо ингээс хурдан хүүхдтэй боллоо. Энийг эхлүүлээ. 3 саятх эргэн төрсөн шүү дээ те сая. Өө маш гоё үйл явдал төгсөн. Амжилт шүү дээ. Нэг өнөө баярлах хэвээр өдөр чи яг энэ өнөөдөр өдөр байсан байхгүй юу хүмүүс баярлж байгаа болов. Мант тугаа. 3 гэл цаашаа 4 5 шүү дээ. Тэгэхээр бүгдээрээ сайхан тий. Итгэл нэтвэр алдахгүй. Одоо 4 сая. Одоо яг энэ 3 сая хүмүүсүүд нь шууд яг хоорондоо яг шууд шаалтчихвал тий. <laughs> <laughs> Яг 1 сая 500 эмэгтэй сая 500 эрэгтэй нь яг хоорондоо шаалцал зүр Японд жил за тэр нэг жил тгий гэж яг усаараа шийдэж шээстэй. Биш нэг Японы нэг порно байдаг штэ нэг амар олон бстаа. Нэг төр байдаг. Агуулгах дотор 500 хүн шаалцж болсон шээ. Яг тэгж тэгж эднээс ингэж хөгжиж хурдан үржиж байгаа юм шүү дээ. Энийг ашиглах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрэн дээр яг энэ тэр <laughs> Японы тэр порно ингээд амар олоола заалан дотор те 250 эмэгтэй 250 эрэгтэй ингээд яг секстэй би яг юм жижигэн жижигэн юм <laughs> матрас шиг жижигэн гудсан дээр ингээд бүгд тэгээд хийж ангууд яг ингээд томоор ингээд харуулж байгаа хгүй амар олон цаа дунд нэг нэг эрэгтэй нэг боо босгох чадахгүй сааж мааж идэг шээс хажууд нь амар шаалтж ирсэн чи хажууд нэг нэг нь нэгнийх нь боог носгоо зүгээр нөгөө эмхтэн зүгээр ингээд хөдлөгийг суугааш. Хажууд нь аа аа зүгээр лааж байгаа. Тэр сааж байгаа залуунд нь бол үнэхээр навшин байгаах те. Ариучтэй гэж бодож шинцэн шас те. Бичлэг авч явах те гэж бодож. Тэр одоо тэг яац юм бол өстэй. Яаж байгаа юм бэ? Сандраа шатаа. Сандарсансан тэгээд агнаа нэг нийтийн шаардлагыг шийд шийх гэл нэг зогсож байгаа гот хажууд хүн яг хажуудлын юм шээлдүүрэнд хүмүүс ирээд зогсож байгаа гот нэгэн тэгээ боов зүгээр шейхгүй байгаа гэдэг чинь тэгээ зүгээр л шейхгүй байгаа гэдэг тийм нэг сонио нэг блок шат гэсэн айхаш орж ирэнгүүтээ нэг талт банддаг байдгүй одоо 0 оронгуудаа яг шээгсэн чинь шээс үрхгүй зүгээр Тэнгүүтээ одоо шээгч явж болонгуудаа удлаа шээж байгаа шиг зогсож байгаа ганцхан шээс гаргаж байгаа шаа тий Анцхан шээс. Анцхан дүүжүүлт. Аа. Дим дим дим дим дим дим нэрэрэ. Тийм л энэ да. Өвөл ингэ шээснүүд юм уу та. Бүгд хөлдөө шаачихын тий хүмүүсийн байрны болон болгон нэг бяцхан каток шатсан байдаг ш. Архины шилмэл хөлдөө 2 3 баас мас шатсан. Тэнгүүтээ яг нөө сая нэг хэд өдөр цаг агаар дулаарсан штэ нэг хасах нийгмиг 2 моёр болчихлоо. Хавар шиг шаасан штэ тэ. Яг тэр үеэр яг тэр байрны 200 тыг тэр байрны хажуугаар явсан ч бүр тэр бүх юмнууд нь хайлтсан. Шууд амар агаар төмөрч идэг шатсан. Тэр шижгийн санагт шиждэг шээсэн шууд тайлж яг энийг болмоор байгаа маа тийм хүмүүс. Энд чинь зүгээр ингээ өвчин шít. Өвчин тарах штэ нэрээ бохор байд. Шар мар бста. Ибола. Э? Сотчороо яг хүмүүсийг контрол болчиход тийм аа. Шоо шээж мэгш. Зүгээр эрүүлдэ яг нэг л их зөв хүмүүс. Тий. Зөв хөвцөл ноцтой. Сохтонготой шээж мэгш. Бөөлж ч юм үлж ш. Тий штэ хамаагүй зүгээр нөгөө папынхаа гадаа нь бөөлж чийдэг шаттай. Пабд амар гомдмоор шастай. Энэ жоохон loose control хүмүүс алдт юм. Тэр пабын ажилчтан тэ яаж байгаа юм бэ? Таныг дайл тэ юм юм уу үйлчилж явах чинь. <laughs> Хаяа биста 0 мөлийг бүр арай хаах шагаа ицсэн мэт шүү. За ийм яриач явах тэ тэгэхэд <laughs> амьдралын хар барааныг эгэл юм яриа. Манай night club-д их хөгжиж чинь тэ. Ямар өсөлтөнд дунд Минт төр ороод руу тий сүлд. Тийм хэр минт рүү орж байгааг шүү дээ. Марки марки хөрөнгөлөө. Марки нэрлэлөх тий. Гэтэ марки шал тэнэг шат юм аа. Них өндөр таацтай. Тэр цөнгөр нэг юу аа юм бэ? Минт минт их э, надад ч үсэн агц шүү дээ. Гэтэ тий. Тий. Сон шат. Надад нэг бааранд орохоор нэг л сонирн байд шүү дээ. Нэг хүмүүс нэг тий. <laughs> Бааранд орохоор л нэг л. Энд ч жоо баараар хэсчтэй амир нэг яаж яс өндрөө нэг мэдэрч бүжгэлсэн шүү дээ. Хүмүүсийн дээрээс харшаа. Би зогчоор <laughs> энэ тэгээд нэг жоон тиймэрх болцсон мөлий уучлаарай. Яадаг гэсэн мэл. Жоон лүүз контрол шаачт юм. Амир хамаагүй шаачт. Контрол. Lose control. За тэмүүгээ чи lose control шаацсан мөлий. <laughs> За чи сталаач лээ. Нэг хар мартай би бүр алга ташна ингэж нэг эм бэ тоглодог нэг харамартай юу энэ хөшөн хөшөн усаав мусаав гэж харамаар барьж байшаа. А тийм. Тэнгүүтээ хамт хамт саагж магцсан байдаг шээс үстэй. Яа тий сааг л хэрэгтэй шүү дээ. Саха. Ма нэг гэж юм шээ. Чи манад л шүү те. Тэгж жоохон томор тийм үү? Томор жаахан те. Нөө нэг Монголд болоод очсон. Монгол нэг нэг легионер дөрвөн легионер хар залуу хурж ирээд нисгийн тэнд амралтанд үйдсэн чинь хажуудлах нь амралтных нь хажуудлах нь байшинд нэг монгол залуучууд шоуд гэсэн байл та. Гэсэн нэг 10 монгол залуу дөрвөн тэр легионертэй асуудал үүсгээд төнгөтэй зөөр аруулаа химэх шаалгуулсан байдаг ш дөрөвс шидүүлж мэдээлээ бүр амар ичгүүртэй задуулсан байдаг ш. Нөгөөд нь амар 2 м цэтэр бүр амар тийм би энэ хөгжц. Амар хөгжилтэй ба шүү дээ. Чадал. Леброн шиг леброн шиг юм юм уу те мөр зэртэй. Манайх нэр яс те. Олуулаа олчхор нэг хинт ч дийл хүмүүс гэсэн шиг амар өнгөрдөө шүү зэрэм хүмүүс даргаад. Өөрөөлөө. Тий. Миний төрсө төр мөрсө төр нь олон гот өөрөө төрсө төр хийцэн. Тэмүүтэ амар саагж байгаа шүү. Зүгээр нэг хөшөөмөс чадахгүй гэдэг шээсэн. 49 49 50 хүрэх гэж хүмүүс рүү саа гэж магаддаг шээ. Би бүр санаа зовсчихтэй. <laughs> Та юу ангич өгтөн. Тэг манай ангигт <laughs> уучлаарай. Гэтэ энэ сонсохгүй хаа гэж найдаж байна. Аас тий. Энэ бол энэ бол бидний ярьж байгаа бүх юм бол нэр хэлэхэд энэ бол зүгээр зохиол шүү. Энэ бол зөвгнөл. <laughs> Энэ бол зүгээр л хуурамч зүйл. Энэ бити итгэрээ. Энэ бол итгэж болохгүй л дээ. Тийм. Зүгээр л хуурамч яриа нэвтрүүлэг. Хуурамч яриа нэвтрүүлэх шээс тээ. Нэвтрүүлэх нэрийг олцлоо штэ. Тайтл дээр нь бичээрэй. Тий. Хуурамч яриа. Үлд тэмүүгээ. Ай, за ингээд их хатын радио та бүхний содор төрж байна зүгээр. Тэгээ ирээдүйд яг одоо энэ танил мэдрэмж нэвтрүүлэх иймэрхүү подкаст хэлбэр бол яг ирээдүйн яг медиа хэвэл одоо олон нийтэд харилцах тийм их хэрэгсэл болж хувирах хаа. Нэтээр ер нь ингээд ячдаг. Подкаст ч гэлээ нэвтрүүлэгтэй. Интернет нэвтрүүлгүүд Монголд одоо бас гараад ирчихсэн. Синэтэг үзэжсэн үү? Apple conference болонгууд бөөнөр ингэж тойрч суучаал ингээл камерт ингэж шиг синэтөө. Э? Тийм синэт. Синэтээ. Тийм синэт гээд хуучин даунлоад цэг конгод гэдэг шүү дээ. А тийм тийм. Чинь синэтлүүд. Тэнгүүтээ одоо нэг тэг мөнөрөө сууж байгаа тийм яадаг хилцдэг. Энэ энэ чинь ингэж шít мэж шít гэл энэ Apple-ийг үү. Тэг Apple-ийн талаар ингээл зөвхөн Apple-ийн гэж явжсэн сүултээ бол бусад нь юу л орсон л та Samsung тий. Google Nexus ч юм. Гэтэ Nexus нэг гоё хөтсөл шít. Яг сүүлийн гаргасан мэдгүй. Би харж байгаа. Ер нь бол жоохон ер нь бол гоё болж надад яг Apple-ийн зарим өмнөд нэг таалагддаг байхгүй. Тэгээ тэнгуүтэй Nexus дээр их тэр даваа талууд орох юм. Аа. Юу ирчлээ гэж байна. Юу ирчлээ бэ? Чи юу? Тий. Мартааш. Чи юм ирчсэн. Чи хуурамч хэрэг ирчсэн. Аа тий подкастын тухай ирчсэн та. Аа. Тэнд чамтай э, санал интернет нэвтрүүлэг. Одоо л тэгэл нэг сонингийн ярилцлага марилцлага ер нь тиймэрхүү юм нас шууд ингээл ярен сонсогдох те. Ирээдүйд ер нь ирээдүйд ч гэдэг одоо одоогоос нэг 5 жилийн дараа гэхэд бол яг подкастууд бол яг нэр нь жоохон олон болчих واخа. Машинуудад интернеттэй болох хэрэгтэй. Хиймэл дагуулын GPS-тэй л байдаг юм шүү дээ. Тийм GPS-тэй л үү те. Тийм. Нөө нэг одоо хиймэл дагуулаас сигнал авдаг л болчих хэрэгтэй байхгүй. Интернетийн радио гэж байна те. Америкийн одоо Sirius XM тэргээл тийм радионууд бол яг юугаар хиймэл сателлайт радио байхгүй. Хиймэл дагуулаас шууд ингэж авдаг. Тэрийг нь Монголд суулгаад монголчууд удахгүй бас хиймэл дагуулт болох юм шиг л. 2020 оноос өмнө. Тэгэхээр 5 жил гэдэг. Яа 2020 амар хол санагддаг гэсэн чи одоо 5 жилийн дараа шүү дээ. Маш хурдан одоо жил бол нэр өнөхөр хурдан явж байна. Нэг мэдхэд 2030 болж байна те. Тэр нь жоо санаа зовж эхэлж шүү. Урдан юм бүтээхгүй болоо. 30-аас өмнө бол яг суурэ ба. Суурэ тавих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл хүүхэд мөхт гарч ингээл ажиллаа ажил мэнж сольж юм өөр юм сонирхол сонирхно гэж ерөөсө цаг хугацаа багасч байгаа шүү дээ. Үнтэй цаг чинь. Тэгэхгүй ерөн зөөр яг аливаа жоохон тодорхой болчихлээ. Шанга. Тодорхой. Аа. Зүгээр яг яг одоо юу юу хийж амжирах гэдэг. Аа жоохон юугаа сонгоход илүү нөлөөсөн гэх юм да. Stand up-ыг одоо илүү яг яг жоохон мөнгө олж ингэж яг ажил болгож тэ өөрөө тэрэндээ сайжирч илүү амжилттай явах явах замыг сонгоход илүү нөлөөлсөн гэж. Би одоо хүүхэд байсан бол жоохон нэг тийм хайнгал байж байгаасан. Хайнгаар чигээрээ. Тийм ер нь тэр тэр чинь над дээр анзаарчихсан шүү. Тийм үү чиний өөрчлөлтийг би альтыг анзаарсан. Тэгээ арай нэг шийдэмгий болцсон. За ингээд сонсогчдоо та бүхэн яг одоо сонслоо. Аа. Миний өөрчлөлт. Тэ. Нэг э, тоглоом наадам ч юм уу. Энд тэнд суудаг байдлаа ер нь. Тэгээд тэ. Өмнө жоохон тийм цаг үрсэн юм аа юм хийдэг байсан юм лээ. Нэг тийм. Өөрөө одоо хөгжүүлсэн. Тийм зүгээр л ингээл тэнд нэг хүмүүстэй одоо наргицсан гэлч гэдэг юм те. Тэгээ зөөр нэг нэг нэг гараал паб мап цуугаа шахаад шүү дээ. Зураг мураг видео мэд явангуутай микслэнгүүтэй Instagram дээр тавьж. Яг гоо тэр ч бол э, надад илүү сэтгэл ханамжтай л байсан л та. Гэтэ тэрнээс өмнө зүгээр ингээл янз бүрийн хүмүүстэй уулзаал яг нэг яг нэг ашиггүй өдөр хөдөөч шүү дээ. Нэг өдрийн ерөөсөө ашиггүй өнгөрчлөг өнгөрцөн өдрүүдээ. Тийм юмд нэг санаа зовдгоо байсан. Нэг өр бүтээл Зүгээр л хүмүүстэй уулзаал өдөр болго уулзаал нэг найзуудтайгаа тэгээ яг нэг хийсэн юм байхгүй. Харин одоо яг тийм гарах зав байхгүй. Гэрээсээ гарвал яг нэг тийм ямар нэг ажилтай холбогдлолтой юм эсвэл нэг үр бүтээлтэй ч гэх юм одоо нэвтрүүлэг шиг ашиг. Энэ нэвтрүүлгийг бол гэхдээ яг одоо сая би хийгээг удсанд бол хөлцөл өчөө сонсогчдоо. Яа судалгаарыг хэдэн хүн сонсож байгаа юм бэ? Одоо нэг 200 гаад хүн сонсож байгаа. Байнгын сонсогч нар бол. Тийм гэх шиг. Баярлаа. Гэтэ яг та нар бас би сая нэг компьютероо жоохон компьютер миний танил мэдрэмж хийж байгаа компьютер жоохон асуудалтай болоод гэх шиг. Тэгээ энийгээ засуулаад одоо ингэ шинэ keyboard keyboardтай болоод ингэ буцаад орж ирж байна аа. Сая нэг 10 хэдэн хоног уул цагт хүлцэл э, өчий. Гэхдээ манай сонсогч нар бол аашаа. Хүлцэл гэдэг үгийг сонгож авч хэлж байдаг нас. Хүлцэл өчий шаа тий. Хүлцэл өчий. Хүлцэнгүй хандаарай. Харин нөө манай сонсдог сонсдог хүмүүс аашаа. Хуучны дугааруудыг илүү их сонсоод лээ. Шинэ дугаар гарах болохоор бүр нөө өмнө хийдэг байсан тий. Танил мэдрэмж анхны танил мэдрэмж. 2 дугаар бүлэг бүлгээс өмнөх юмнууд их сонсож байгаа. Favorite хийж ангил. Тэгээ тэд нарыг бас сонсоход бас гоё л да. Яг нэг тэр үеийнхээ бас тэр үеийнх үедээ л бас ингээл хөөрхөн дуу муу хийгээл янз бүрийн юм хийгээл ингээл гоё л яриа яриа хийдэг байсан болохоор гэж байна. Тука Баттулга Баттулга хоёрын тимийг танил мэдрэмж танил мэдрэмж өстэй. Одоо 2 дугаар бүлэг бол зөвхөн би Хүн бий ч гэжтэй. Ерөнхийдөө би бол зүгээр яг энийгээ ингэ хийж байгаа. Тэгэл найз найзтайгаа яриад бас яг нэг тийм олонний танил хүмүүс бас оруулах оруулж яг болно л доо. Гэтэ орсон шүү дээ. Тэг орсон л доо. Гэтэ нэг одоо жишээ нь оппозитын инэрлэх оруулаач зэрэгэл тэгж байгаа асууд тийм асууж асуусан байхгүй манай сонсогч нар. Гэтэ яг оруулж болох л ахал та. Тийм. Таньдаг үстэй тийм. Тийм, ер нь төс ер нь э, төсч гэжтэй ер нь бол танин танилцчихсэн. Гэтэ найзуудтайгаа ярихаар яриа нэлээд одоо мэдгүй. Гэтэ энэ бол нэг талаараа зүгээр бас яг буруу жишээж магадгүй. Яг нэг яг хүмүүсийг авчирч байгаа юм л тийм. Тэрийг одоо би өөрөө хийх хэрэгтэй байна. Ямар тэнэг юм бэ? Чи орс явж зам замын юу лээ? Лауд явж хатгар зөксөр яач. Хамт уулзч ярээд дэрмж орсон тий. Өөрөө хилийн сорцсон гэж байна. Бурядаар ярьд. Буряда зонголон хатгар зүү. Шинзүүл. Bloomberg. Bloomberg гэж нэг бизнес хийнийг суугин тий. Слаа үздэхгүй хэд ш. Ингээл яг болоошаа тий. Тэгээ шууд камер камер нэг жоохон хөдөлгөөнтэй авч байгаа юм лоо. Шууд тий. X-Men гэсэн нь одоо Америкийн зах зээл дээр ийм одоо ховцоонуудаа буурсан байна. Bloomberg-ийн ихтэй яг э, яг тэр хөтлөгчнөр нь бол яг мэрэгжлийн болцсон л тий. Тий. Энэ бол сайн. Яг анх байхдаа жоохон сонирм байсан тий. Жоохон э, гацч мацаад идэв шүү дээ. Тий. Э, одоо бол зүгээр шоо зүгээр торжигнж идэх шээс. Амар өрсөлдөөн гарсан биш үү? Ер нь шууд хорц Bloomberg-ийн яг юу нэр хүндийг онохгүй л яг сайн авч явж л та. Долгио ингээд авах гэдэг шүү дээ. Тийм. Долгио авах нь тахирал юм тий. Мэдгүй. Тэрийг оруулж ирсэн өмнө нэмшүүлж шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Bloomberg-ийг MMA агентлэгт ан гадаад мэдээс тий. Гэтэ тэр бол баг үзэгчгүй ер нь үзэгчгүй ч гэдэг яг хөө олон нийтийн телевизэн яг нэг гадаад гадаадаар англиар хүргэдэг мэдээлэлтэй. Тэр нэг Гэтэ Bloomberg-ийг оруулж ирэлэг. Ахын хоолоо л яг үнэхээр брэнд болоо шүү дээ. Гоё олоотой бас. Рекламд тааш. Их текстэд байна шүү дээ. Тийм хийх нь шүү дээ. Тэр нэг юу нэг ийм сонсно чи Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээр тийм тань мэдхүн юм баг гардаг гэдэг жоо хүмүүсийг амар өөр өнцөлд сатарлаад нэг тийм засгийн газраас хийж байгаа нэг тийм гэж боддгоо. Ганц ганц хүмүүс төрөх хүмүүс мэдээлэл авах юм ч одоо тэр телевизэрс шүү дээ. Тэгээ Монголын үндэсний олон телевизэр ер нь гаргаж байгаа бүхэн энэ тэр хүмүүсийн удирдах болохоор санагддаг жаа. Нэг хуучин тийм байсан. Тий одоо нэг улсын л байсан. Улсынхаа юу гэдэг багтдаг тий. Тэгээ нөө яг нэ хараат тус байдаг мэдгээ тийм хуулиндаа бол тийм байдаг юм биш л тээ олон нийтийн олон нийтийн гэсэн тий олон нийтийнхаа юг их ашгийг дээдлэн гэдэг тийм тийм юутай байхгүй гэж байна. Гэтэ аа яг одоо яг техник механикийн хувьд бол бас жоохон зэрэгтмэл бол байдал байдаг л та. Тонстэй сайхан л шилжсэн юм зү. Тийм ер нь бол аналог аналог гэсэн тэгээд би яаж ярих гэдэг юм бэ? Сайн ойлгохгүй нагших. Картон өтер үздэг байлаа тэр. Харин тий, тий. Тэр яг э, нэг хүний одоо картон өтер гэр нь бидний юунд бас нэг нөлөөсөн баг тий одоо шин мэдрэмж гэх юм үү тий. Тийм юм байж магадгүй тий. Эд эд нэдэл. Тий. Гурван бачг. Каун чикенээс үздэг гэсэн үү? Тий. Каун чикен. Тэр одоо тэдний тэр архив одоо хаана оолыг ягаад YouTube дээр тавьчих болдгоо юм бол мэдгүй. Тэр дүр устгацсан уу? Тэр чинь нэг тийм байгаах уу? Хэлсэн дээр л байдаг. Тэжл байгаах тий. Хэлсэн дээр хэлсэн дээр л байгаах. Тэр үед чинь баг нэг 20 2000 он он байсан юм шүү дээ тий. Cartoon Network ер нь их нөлөөлсөн шүү нэрээ. Тэрнээс өөр юм үздэг байсан. Тэгэхээр яг э, жоохон барууны юм дуртай болж гисэн баг те. Барууны одоо нэг тийм өнгө IC-г амар ойлгодог болцсон тэгэл. Тэрэндээ Johnny Bravo гэж нэг. Тийм. Их дуртай өгнө үлээ. Hurrah! Угаа биш юу гэдэг лээ. Бүжгэж үлээ те. Hurrah! Орчин мөрчин те. Hello mama. Тэгж байгаа юм те. Амар тийм тайт те. Powerpuff Girls үзэж үзэл. Dexter's Dexter's Lab. Dexter's Lab. Тэр яг юм тэр чимэр яг оройны 10 цагт гардаг болов. Би хүлээж мүлээж хүлээдэг байсан цагт татах юм. Ян зурл гараад байдаг гэсэн. Юу ч гэсэн 5 дахь өдөр амар гой гой юмнууд гардаг гэсэн. Samurai Jack мэг гараад. Samurai Jack гоё юмсэн шүү дээ. Юу нь юу вэ? Аку юу. Түүх нь яг ямар утгатай вэ? Түүхэн үү? Яатсан э- чи ингэ дайсан болчдгүй л нэг сони юм. Аа. Эхлээл зүгээр ингээл Японд ингээл яг самурай жак ингээл яг самурай амьдралаараа ингээл амьдарч исэн чинь тэр их тайван амар тийм тайван байжсэн чинь шал өөр ертөнцөөс тэр аку гэж нэг юм хурж ирэл. Тэгснээ акутай байлж байгааг акуг алхажсэн чинь самурай жакийг нэг цаг хугацаагаар ирээдүүлээ явуулчихдаг. Тийм тийм. Тэгээ нэг нэг юм эргэлцсэн юмар явал явсаар явсараад нэг ирээдүйд очсон чи акун бүр томорцсон. Дэлхийн даан болцсон. А тийм тийм. Тэнгүүтээ шууд самурай жаг тэнчэнэс л. Гэтэ акуг бүр алгасаар дандаа алдгүй шээс те. Яг алах амар тийм. Алах боломж олдонгууд яг акун нэг ямар нэг аргаар зүгтчихэд <laughs> идэх шин. Самурай жаг нь арай жоохон нэг тийм өрөвдөд байгаа юм шиг. Тэгээ зарим ангиуд нь бас гоё шат санаанаас бүр ерөөсө гарахгүй. Нөгөө нэг нэг тийм цамхагаас амар харууд идэж штэ нэг анги тэр анги санаж байна. Гурван юм хараагүй харавдаг хүмүүс байдаг. Нэртэй. Тэгсэн чинь нөгөө нэг яг тийшээ амар айр моцсон чинь шууд айр минь яг тэр цамхагаас нэг гурван хүн бүр амар хурдан харагдаг гэхэл сноосоо харасараа бүхлүүтээ айр минь алдсан заяа. Тэгсэн чинь самурай жак яг тэр цамхаг дээр нь гарах гал эхлээл ингээл ингээл гүйсэн чинь шууд өөдс нь амар харваа шахаад арайч гэж нөө болтч малтаал буцаага ойрогоо орсноо ингээл яг мах нэг стратеги сэтгэн битгий. Тэнгүүтээ ингэж хүрхрээ хүрхрээний хүд дуусанд ингэж амар сууж бясалгаж сууж бодож ирсэн аа. Шууд нүдээ боонготой ингэ сонсголоороо ингэ чимээгөө шууд гэд сонсголоороо яваад очиж байгаа. Йоо. Юу ч л нэг тийм самурай жакет гоё гэдэгс тийм. Тийм стратеги. Даун даун. Сайн боловсруулсан. Даун даун даун даун даун. Тийм доо. Чи нөө SWAT SWAT гэцэг санаж байна уу? хоёрд муур яагаад тийм онгоцоор нэрч юмсэл тэр л зөв үлээ нас юм санагдав огшдл шаадаг те өөр чи юу өөр гой шаадаг лаа нөө нэг юу асуух шаардлагач нөө нэг сайтан гэдэг нэг аппликейшн байдаг шүү дээ 50 сая үнэлтэд аа тийм тэрэн дээр нөө нэг нөө нэг э, нэг дөрөв э, мэлхийдгээ нэг э, хулгана нэг багштай нэг хүүхдтэй нэг төс шүү дээ Микеланжело Мэлхиний жаяа. Тийм. Тийм асуулт асуусан биз тийм харсан уу? Тэм нэг савхардгийг хин гэдэг юм гэж асуусан. Оо битүүр тийм үү? Тийм. Урт савхарцны Микеланжело ингээ хариулттай гэж идэг шээ. Донателло манателло. Тийм, тийм асуулт ирж идэг шээ. Тэрийг бол бас утнаас нь барьна. Cartoon Network. Эдэд нэди. Өөр чи юу гардаг лээ? Мартчихжээ гэдэгтэй биш. Таах ямар кабелт байсан юм? Сансар байсан шүү дээ. Манайх бас сансар байсан. Сансар амир. Тэгээд нөө нэг Disney Channel гардаг байсан те. Тэ. Disney Channel гараад юм уу? Hannah Montana гарч байгаа шиг гэдэг сте. Тэн дээр Mickey Mouse-ийн Kim Possible. Арич урт анги нь гарч байгаа шаа тий. Аа тий. Goofy Movie гарч байгаа шаа. Чи нэг тийм Goofy-гийн нөгөө нэг хүүхдний амир тийм extreme sportтай нэг тийм юу. Аа тийм тийм. Тэр чинь уртан гэх тий. Тий. Аль л яваа шахаад. Кино. Тэрээс гоё кино лээ. Ингэтэй амар скейт метр лааж аваад бүжгэл бүжгэлээс дүм дүм дүм дүм дүм дүм дүм. Тэр нэр гоё шүү. Гүүфийн амир бүжгэл бүжгэлэл багшийн жоохон найрч байна шүү. Анна на на на на на на на на Тэр санаж байна. Чи сайн санаж байна тий. Дуу маань гоё шат. Хайлтал санаж байна. Вам. Монголчууд бол нэг мультфильм бас хийдэг л байсан шүү дээ. Өмнө азар базар тацар мацар гэл тий. Чи нэг инстаграм дээр бидэг үү? Тий. Тэр гоё гоё. Тэр чинь тэгээд гурлаа юу болоос төгсөж төгсдөг тий. Шангаа орхоо юм болоош. Шоргоолц болол. Нөгөөт нь юу болчдөг өт мөт болоо шахна. Тэчээг яац чи яагаад л тэг яач түлээ. Аа тэгэл нөө хаа нэг нь нөө чөтгөр юулаа эрлэг эрлэг номоо хаана нэг хаа нэг нь яг яг гал дийлгэл чадах гал гурван хүн явуулаад тийм гуугаа тэр муугаа тэр гэл. Тэгсэн чинь хааныхын оронд нэг жижигхэн хөвс сууснаа Тэгээ бүх далайг та нар эхлээд ингээд юугаар хэмжээд тэр шанагаар хэмжээд тэр гэдэг. Хэмж хэмж гэдэг. Аа. Тэгээд жоохон шуумбар хэмжиж шатсан тий. Тэгэн тгсэр үт болж тий. Аа тийм үү тий. Наад юунаас энэ яг энэ хэсгээс нь битэр. Аа yes. Понятно. Yes. Э, да. Тэр нэг юу үзсэн ч бас амар сонирхолтой байл шүү. Орсон тийм Путины тухай муха үзсэн ч яг Путиний яг дэмждэг хүмүүсүүд нь болохоор яг эхлээд яг 90-90 онд ер нь нэг жоохон хэцүү маф заав те олигарх олигархууд нь илүү яатсан жоохон их мэдлэлтэй болцсон те яг тэгэл ингээл ард иргэдэг жоохон мөлдсөн маягтай яг нэг улсын байсан үйлдвэр мүлдрүүдийг шууд өмчлөөд авцсан те нэг тийм цөөхөн амар баяжж маячаад яг тиймэрхүү байжсэн чиг Путин гарч ирэл тэгснэ шууд буцаж улстай юм ин хурааж авч яваад тэгээд яг дэмждэг хүмүүсүүд нь болохоор яг тэгж улсаа ингэж цалингийн нэмсэн чинь цалин яахгүй олохгүй болохгүй зарим үйлдвэрч хаагдаадсан юм шүү дээ. Тэгээд бүтэн чинь ерхэсэд байхдаа альчч очингуудаа үзгэр юм зурулдаг шүү дээ. А загин загин. Чиндэр чинь зураг өштэй л зураг гэдэг. Тэр бомбтник тэгэж шахаад байна. Тэш өдөрч. Үзгээ үзгээ үзгэнэ үзгээг үү. Да ирвчгүй тэр гэж шүү дээ. Баа. Амнад наад хэсгэжтэй шүү дээ. Тэр нэг би нөгөө баг нэр нь болохоор яг олигархууд нь бол олигарх одоо тий улс төрч одоо Путиний эсрэг те э, тэр хүмүүсүүд нь болохоор зарим нь зүхтаа зүхтаага зарим нь шоронд орж мараад зарим нь алуулж Путинтэй тэмцээр байгаа л нэг хөрчин шоронд ортой ш нэг цагаан юкос юм уу Юкос ойл аашаас Ячаа Ходорковский билүү? Миний сандгүй. Ходорковский, Березовский гэж. Би нэг дээр бас нэг юм буруу ирсэн л шнө нэг. Тэр бүмпмэд. Нач байж та. Жохон хөдлөд үсттэй. Үгүй битээ битээ. Яга чамд хүрэхгүй гэж байна. За зүгээр одоо зөвлөлчлээ. Амир юу яагаад байна вэ? Цахилгаан хөрмтлүүлсэн байна. <laughs> Өмнө юу ярьжсэн гэнэ? Өмнө нэг Америкчууд нөгөө Ирактай дайн хийгээд тэгээд нөгөө цөмийн зүсэг мөсөг хамгаалах гэж нөгөө Чех, Польш ингэж нөгөө э, цөмийн зэвсэгний эсэргүүцэгч биш буужин байрлуулсан гэдэг нь шүү дээ. Тэгж нэг ирсэн. Тэр чинь нэг Ирактай дайт чинь гэж барьсан байхгүй. Тэгсэн чинь Оросууд наад наад тэр одоо юунууд чинь манай эсрэг ашиглаж байгаа. Юу гэж үзээд наад чинь тийм нэг радиус нь радиус нь том гэж үзээд байгаа байхгүй. Оросууд Тэг хамар хүрээ. Тийм уус пошттой энд ойрхон хэвчтэй. Тэгсэн чинь Америкууд амир нотлох гэж бид нар ингээгүй им ингэж нэг манайх энэ энүүх хэсэгтээ радиустэй ингэж манайх хямдэмаа гэсэн тийм утлаа юм хийж мэгших хэвчтэй. Тэгж амирсэн л шүү дээ. Аа. Тий. Тэ тэрийг ирсэн юм шиг. Тэрийг би зүгээр шууд яг э, чех нэг поштер зүгээр агаар эсрүүцэх систем байрлалцсан шууд ирсэн. Тийм ярахта дайм аим дайчих та гэж ярих. Аа ярахта дайтчих та яг тийм орууд аваач тавьсан биз дээ. Суйрлцсан. Тий. Сайн нөгөө нэг Оросын цэргүүд нэг ороод шагаадсан шүү дээ. Кремлөө. Яг нэг кремийг яг гинт эзэлж хахад 3 сарын үед өнгөрсөн. 3 сарын. Сая Украины Кремлөө яг Оросын цэргүүд ороод шууд ингээд кремийг буцаага авчихсан шүү дээ. Яг тэгэхэд Америкийн бас юунууд почт очиж мачааш авдсан шүү дээ. Хэдэн зуун зэрэг мэрэг очиж мачааш. <laughs> Яг жоохон хурцдах гаш байгаа байдал. Аль аль талаас яг хүмүүс нь жоохон бэлтгэлд орж байгаа тий. Стратеги юм шааж эхэл. Тий. НАТО дис Украич НАТО дис гэдэг тий. Тэгж байгаа жоохон өрцмө. Тэгэхээр чи яг НАТО нь болохоор тий. Ингээд агаар эсрүүцэх систем агарын Тэгээ нэг рүү дайруул бүгдээрээ шууд оролцдог юм биш тий. Бүгд дайрдаг. Манай Аазтуудаа тэгээд нэг юу төстэй холбоо. Зүүн хойд Аз гэж юу? Тийм Япон солонгос молонгос. Жоо нэгдмээр нэ тэ Азуудыг. Хүчээ зудаат зудаахгүй л. Гэтэ хятадууд японууд итэр чин тэрсэлтэл солонгосууд ч юм бас. Багт тас амар Аз ултай. Амар хүчлээ шүү. Юу? Аз одоо жишээл Япон солонгосод хятад гэлөө. Сайн хөгжиж байна. Тий. Бид нэг хол ачлаа шүү дээ. 91 91 хөгжүүлсэн гэдэг үст тэ монголчууд ч. 90 дэр нэг бит хэдэн хувц хувц зардаг хятадууд очиол тэ юм юм зарсан чи монголчууд орж ирж байгаа юм юм бодлож яваа шахаас тэ. Гэсээр байгаа. Гэсээр амар болох зэйдэг ш. 90 хөлжөө шаас тэ. Баян хот болоо шатдаг ш. Амар их улсаас нь хөрөнгө оруулалт чи амар том том дэлгүр мэлгүрүүд барьсан ш. 90 чинь тэ. Аа хөрөнгө амар хөгжөө шаас. 7 хоног хаасан шít нэг хилээ. Тэгсэн чинь сарсын үеэр. Тэгсэн чинь бүр алей юм болс тээ Монголд тээ. Бараа мараг болш болж болно шах. Харин тийм яг ингээд дотоодын юм нэхэр амир. болж байгаа. Гаднаас амир хамааралтай болж байна. Ирээ мэрээ онгот бүстэй мөр хог хаяа шахаас тийм. Бага хутга мутга. Юус харж үзээгүй захт мах төр байдгүй юм уу харагдаа шаа. <laughs> Надлаа тэг санчс төр. Сон сон юм хийгээ шахаас хүмүүсийн тэр зураг авч нэг шууд зураг аваад тэг ард нь календар мэлнэр хийдэг ус тэр үед чинь бүр тэг мэддэг ч бүр 8 стилсэх. Аа. Тэг ингээд нэг сонь сонь юм гарч байгаа шээ. Сонь сонь тийм календар хийж мэ гэсэн. Тийм шууд ингээд зургийг аваад шууд ингээд компьютер компьютер байгаа шээ. Шууд тэгээ хэвлж гаргаж ирж байна. Хэвлж гаргаж байна. Тийм шээ. Тийм орч маш. Юу лээ? Шаах хуц мах хуц гэж дууж бодлоо шээ. Өндөр шаах хуц мах хуц дуудлаа. Яг шаах хуц гэж юу лээ? Шаах хуц л юу лээ? Тэр нэг э, эмхт эргэтэй хөтөлт гэж нэрлдэг бахад. Тийм нэл юм шиг л. Энэ гой гутал мотл гэж өвөр монголчууд ярьж байна шиг. <laughs> Нэрийн нэг хөгжтөл нь койд нэг юу штэ. Койда гэдэг үгийг хэлээ. Тэнд юу э, юутэй нэг э, гурван дугуйтай нэг ундаг дугуйд штэ. Тийм тийм. Тэгээ ардаа нэг ачхун тээвэрлдэг. Нэг янаар. Тэгсэн чинь тэнд ингээ нэг гарт нэг юу лээ нэг ахтайгаа суулуу да. Тэгсэн чинь зүгээр л нөгөөтгт нь нэг загинжээдэг шас койта хурд яв гэд. Ах чинь үү. Тий. Зүгээр тэр өгний зөр зовоож идэх шас нэг нэг сонин хятад байгаа шүү тий. Аа. Тэгэл өөрөө хальт өөр Монгол тэгэл нэг нэг зоосоор ингэж ингэж амир хол очулж очулдаг. Тийм бадлаач тэр гэж шээ. <laughs> Тэгж амир сурж уушхад. Аливаа жигээд вэ өө минь тэр гэж шээ нөгөөтг нь тамалж идэх яаж яхад өөр амар том бие мэттэй. Түүнтэй ардаа амар хоёр том эрэгтэй суулгалчд амар хурдан явагдсан гэж өгдөг шин. Муухаш юм да. Амьдралаа гэж. Тэр нэг 90-д э, бас нэг юу бие үнэлэлт бас амар ихсэн баг та. Манайхан чинь тэнд бие үнэлт өсд. Одоо арай гай болсон. Америк тийм сонсогдож шалтгаалж шин. Тийм байдаг зүгээс. Тэгээдсэн гэсэн нөгөө нэг нэг нэг таньдаг таньдаг залуу. Ирээн төлтөө хотод хөх хот гэшээстэй. Хөх хотод явжсэн. Ирээн ирээн төлөөд явжсэн чинь яг тэр нэг янхнуудын гудамжаар явсан юм л да. Тэгсэн чинь хөөе залуу малуу гэснэ. Хужаа хүүхэн аавж өнгөнд орхож байгаа юм биш үстэй юм биш үстэй. Яхнууд нь тэгж идэх. Хөөе Монгол уу тэр гэж гис. Найшир найшир Монгол Монголд. Эмэрэ. Даваа шааж идэх шээс нөгөөдөө хятад нь зүгээр дотор нь ухаалаад бизнес явж идэх шээс. Үндэсний бүтээгдэхүүнээс авангүй дэмжи идэх. Найшир миний дөө, миний дөө ихж байгаа ав. Илэг нэгт ихж байгаа. Йоо, наач бүрээ. Stand up дээр ярихаар шааж тий. Тэ нэг ярьжсэн л та нэг удаа. Тэгсэн чи хүмүүс яаж яана ойлгож байна. Нийл. Би өөрөө марцсан байсан байна гэж. Хичээгээ ав гэдэг шиг. <laughs> Тийм шээс. Хичээгээ аваа. Хаач утсан улсад нэг Монгол хөөхнүүд Монгол гэснээр өөжтэй л өстэй. Аз жаргалын амт. Рекламд бол ашаас тээ. Бол энэ компани залгаж танаа рекламыг хийж өгье бидэрт мөнгө өгөх шүү. Зур уцчихэд гэж шээс тээ тийм. Залангуутай. шууд нэг <coughs> компанитай ярилцгаа. Шууд очингуудаа бид нэр танил мэдэн өсвөрлөөрөө танаа юу чинь цаг гэж ой. Нэг нэг инба эн сэли нэвтрүүлэг шүү дээ. Би эн сэли. Тэрэн дээр яг Нес кафег нэг э, тэ кофега амир ууж байгаа л та. Эхлээд амир хайгаадсан мэт спонсор тэ. Тийм. Бид тэр одоо ингээ тэ Жүс жүс спонсорлонгууд нь жүсээ угаашаа жүс рекламадаш. Гоё ажил ш. Эхэндээ зүгээр нэг энэ байх чи зүгээр хоосон аяг маяг ингээд угаад итгэв л тээ. Бид нар ингээ хоосон аяг ууж чинь бид нар одоогор ингээд ивент зүтгэж хайж байгаа. <laughs> Тэгж явахгүй болохоор ингээ жүс уухгүй л байна да. Тэмүүд яриа бат төрчихв ш. Нэг тэрэн шигтэй. Бид нар бас ингээд нэг ч мэдгэдэггүй юм боо үйд чинь танаа боогч идчих болох юм. <laughs> Албагтаараа өгөөж хаа. YouTube YouTube нэрээ тэгж л яасан да тий. Амир үзэгчд үзсэн хүмүүс татал. Тий. Channel-аа subscribe хийлгүүлээл. Васили бүр тэгээ баяжчлаа тий. <laughs> Васили. Тий. Prank шат. Вита Витали. Витали. Васили гэж. Витали зээд ZDTV лөө. Зүгээр нэг үнсч мөсдөг хэвээр шээс тий. Шууд ингэж шууд үнсэлцэж болохгүй гэж асуулт шууд үнсдэг. Шууд э, нэгт э, тантай танаас нэг асууж болох гурван асуух гэсэн гэж шаа тий. Нэг та найз залуутай яа гэж. Найз залуу гүнгөт. Э, хоёр дахь асуулт нь та найзуудлаа болох хүсэж байна уу? гэсэн чинь тийм ээ гэсэн чинь тэгвэл та намайг үнсгөх ямар шалтгаан байгаа юм бэ гэж асууж. Тэгж өмсөлж юмстай шээс. Үгүй гэдэг шүү дээ. Би тань таалагч нь гэдэг шүү дээ. А хоёр дахь асуулт нь тэр үлээ. Би тань таалагч нь гэсэн чи. Яха тийм ээ гэсэн чи. Тэгвэл хоёлын өмсөлцөө. Яга өмсөж болохгүй гэж. Валентин нэр цэцэг мэцэг өгөө шатдаг шүү дээ. Тэгээд зэтгэл өвхнөд төө. Тий. Ам би ингээ амандаа зууж хагаад чи ямаараа энэ цэцгийг ав мав гэж шаарддаг. Тийм төрчмшээ шаарддаг. Тэгсэн чи нэг швед охин зүгээр «Э, яасан ч яд ингэтэй гэж авч байгаа шахаад. Өөр юм тий. Хэдүүлээ одоо Валентин нар гадамжаар тэгж явъя. <laughs> Автосны бодол дээр тий ингээ зогсоо шаваад. Хамгийн эхлээ бууж ирсэн эмээтэй шууд тэгж үнсэлцэх хэрэгтэй. Ой, тийм нэг годамжаар ингээд алхаад ингээ хүмүүсийг оролцуулж явдаг тийм нэвтрүүлэг шиг юм хийх үү. Жохон нэг тийм пранк маягийн юм шиг эсвэл тийм ямар хөө нэвтрүүлэг гэж болох вэ? Одоо нэг хошин шогил юм хиймэрх юм. Нэг сонирн байдалд орлол. Нэг байдал байдал үүсгдэг ч юм. Аа тий. Ситуац үүсгдэг. Ингээд хоёр талаас ингэж камер амраар авч байгаа л. Тий. Вайн хийдэг одууд бас нэлийн гарсан тий. King back байчлаа. Тэр бүр гэснэ шууд тэрүүгээр фаны юм хийж байна. Шоу бис рүү шууд орж мараа шахаад. Шууд нэг тий имэйл хаягмиг явчихна. Genselter гэдэг нь шүү дээ. Бизнес контакт өнгөт. Дорн бичиж шаад. Ямар том үзэгт юм бэ те тэр. Үзэгтөө. Тий, Genselter гэдэг нэг бизнес контакт шат те. <laughs> Э савн. Тааж гин үү? Энэ бол айлах төлөвлөгөө. Аа шээ. Хэдүүлээ яг Монголд яг айлах төлөвлөгөөг шинээр хийх үү? Аа шээ. Тэгвэл гоё гоё үйл тээ. Тэ хамгийн гол нь яг үнэхээр үнэмшилтэй явах хэрэгтэй л тээ. Бас нэлээд хөрөнгө орох юм байна тээ. Тийм панкт чиг ч юм уу тээ. Панкт гэдэг нэвтрүүлэг Ashton Kutcher. Тэгээс цүг хамт болохоор жоохон амархан мэдчих юм болоо. Мэд ер нь ашигтай ашигтай ч юм уу. Ингээд э, тээ бүгдэнд мэдчихвэл. Тийм яг нэг гоё хамгийн гол нь яг тэр болж байгаа юм амар тийм сонирхолтой үнэмшилтэй байх хэрэгтэй. Тийм нэг юу нэг яц юм болж хамтарч байгаа юм шүү дээ. Би нэг залуу танд өгөхгүй. Тэднээс нэг тийм <clears throat> нууц дуран гэд маягийн нэг охин гэд нэг багажны дотор худлаа яцсан байгаа шүү дээ. Гэвчээд ахаа намайг туслаараа гэж худлаа нэг ойлж мөрлөөд нэг тэг үзсэн үү? Үгүй. Монголын нэг тийм ийцэн. Тийм тийм нэг хүүхдийг нэг хүн авч явж явах гал гэдэг чи. Тийм. Тэнгүүд зарим нэстэн ирчээд харахгүй зүр явж байгаа шаа. Тэр тлээ Тиймэрхүү тийм тиймэрхүү юм хийж байгаа нэг гарууд тэднэс нэгдэж тийм их гэдэг юм л шүү дээ. Юу <laughs> хамтарч тийм их гэдэг. Одоо яг нууц тийм. Тэгэл тийм те гоё нэвтрүүлэгч юм. Аа. Хүмүүс хүмүүсийн реакцыг харуулах гал. Тийм те. Нэг нэг хүүхдийг нэг орсын элчингийн тэнд нэг авч явах гэдэг л те. Ингээд нэг хүн ингээд нэг хүүхдээ ингээд зулгаагаадсан чи хайжгаар нь явж байгаа юм. Ахаа энэ хүн намайг авч явах гэдэг нэг гэж хэлсэн чи. Тэр зарим нь зүгээр л цаашаа явж идэх шээс хан ажилтай. Өөдөг ш. Зарим хүмүүс яг эмгтэй хүмүүс ер нь жоохон тусалж ил. Аа. Тэнгүүтээ нэг эрэгтэй хүн оролцож байна. Нэг том биетэй хүн ирж байна ш. Тэгээд л үүдэг ш. Энэ хүн тусалж ирсэн. Пранк нэвтрүүлэхэд ивэл тээ. Пранк тоглох, шавхлах. Нөө бага хахад бид ирлээг нэвтрүүлэх гэдэг тест тий. Тойролж гэсэн ш. Снаа нэг мөнгө өгдөг нэвтрүүлэг гарсан шнаа нэг Америкийн бас нэг яа. I bet you will. Тий, тий. Тэрнтэй адилхан. I bet you will. Нэг нэг нэг их сургуулиуд төр очиод коллежээр очиж байна шүү дээ. Эндээсээ нэвтрүүлгээ бэлдэж мэлт тий. Энэ асуулт нь энэ одоо энийг даалгавар нь одоо 24 20 мянган төгрөгийн даалгавар малгар гэлээ. Аа. Аа ингэж үсэндээ нялмалж шүү дээ. <laughs> Тийм байждаг шээ. Yeah. За ингээд э, та бүхэндээ дараагийн уран бүтээлээ тойлуулъя. Энэ бол э, Монголын соёлын тэргүүний ажилтан ашиг. Хайрсан зорсон хараа болоо болоо. Одоо ч юм жахлаа жахлаа ахын яг хийж байгаа юмнууд энэ чинь ер нь ажиглаж байгаа юм. Ажигласан. Арснаа тэр яг нэвтрүүлгэн гараад ТВ номер. Энэ бол Монгол улс учиргүй. Тэр нь л э, яг хүмүүс хоёр талаар хуваагдаад л тий. Худлаа ийм их хэмжээ идсэн байл ш тэгээд. Мэдсэн. Тий. Зүгээр ингэж э, амирх үзэгчд татчаа тэгээд бүгдэнд нь зүгээр нэг сүү өгсөн гэд зарим хэсэг нэгж бодсон юм л. Тэнгүүд ингээд тооцож аргаад за билет нь тийм тедэн үдсэн гэд тэгэх юм бол энэ сүү тедэн ширхэг 300 ширхэг байх уу тэд болно тэгээ хасангууд энэ жавхлангийн идчихэж байгаа ашиг маш шиг гэдэг тэгжсэн чинь тийм биш байдаг шээс. Бүгдийг нь 100% өгсөн байна. Тэгэл тэгэд бас өөр газар тийм хүүхдүүдэд туссан юм бэл. Аха. Өчигдөр яг нөө үсэд суулжсэн чинь ТВ нэмэр яг жолон доочин жолонгийн юу н гарч байгаа юм. Нэвтрүүлэг нь Монгол үлсэх өчрөхгүй. Тэгээ та бүхэндээ ингээд сэтгэлээрээ ингээд юу авчирлаа. Гэтэ нэг бол үйлдэл нь бол үнэхээр яг тийм сайн сайн үйлдэл хийж байгаа л та тий. Яг гоо өөргөө зөрүүлж гэхдээ хурамч ч өмнөч хурамч гэсэн хамаагүй тэр хүмүүс чинь тэгэл тусалж байгаа тус олж байгаа юм чи тий. Хурамч хурамч биш хөө тэгэл. Би бол итгэдэг юм аа. Зүр хүмүүс хин хин тэгж бодоол гэдэг юм л. Би энд итгэл та. Итгэл та тий. Ямар нэг. Энэ Хамгийн гол нь яг зорилго нь ариун л байх хэрэгтэй. Аашиг. Зорилго нь тий. Одоо Ганбаатар гишүүн фэйсбүүкийг ашиглаж байна тий. Андарснаа. Тий. Тий. Ширлэл өөрөө хэлсэн бичлэг үгний бэлчлэгийн ширэл зөв юм би ингэ зөв юм яваад шүү. Өөрөө их сурчил чинь зөв сурчил чинь тий. Тэгээ чи яг популизм хийгээд байгаа юм. Би хийнэ. Яад яваад гэсэн шүү дээ. Тэр болохоор бас одоо энэ популизм гэдэг үг зүгээр нэг тийм амны зүгээр нэг аялаг болоо шатсан. <laughs> Stand up болгонд эдрээ ирээдлээ тий. Тий. Энэс популизм эхэлнэ гэлээ. Бэсмтийг хүүхдээ юм л төрөх юмлэг болох. Амарчих юм газар болох. 3 сая саяд хэрэг эндээс төрнө мөрнө. <laughs> Тийм. Популизма болооч сайхан бэлгээ тэр гэж үгүй шээ те. Хилдэг их. Хилдэг ялч өгсөн хоцорсон мэдгдсэн те гэж байна. Гэтэ нэг сүүлийн үеийг ойлгоогүй л те. Технологиг ойлгоогүй шасах те. Ерөнхийлөгч ингэ нэг фейсбүүкээр заалгаж малгсан болоо. Компьютер ашиглах. Тэгсэн тэгсэн мэт. Тий. 2000 5 оноос тэгэл. За хүүхдүүдэрээ заалгын өнгөтэй хэн миний дутсан гэдэг бадар уган төгс цогтны тэр гэртээ дутсан гэдэг шээс тий. Дөнгөтэй зураг морг шээлж ирлээ ш. Цог Facebook. Тэрхээр Facebook заалгуулж байдаг шээс тий. Нөгөөдөл нь ингэж ерхийлэгчийн гэрт ирцэн. Гоё шаачдаг шээс тий. <laughs> Обама эзнэр бол Марк Зукербергээр фэйсбукийг заалгаа шаачих тий. <laughs> Яаж лог аут хийдэ. Тэр гэж. Одоо ингэ нэг нүгт амар тайлбарлаж байдаг. Нэр тийм шүү. Марк Зукерберг, Стив Джобс эдгээр тэр хэд нэр уулзчихсан шүү дээ. Санаж байна уу? Таанч Стив Джобс нас орсон. Маш хамсалтай би нэрээ. Маш хамсалтай болсон шүү. Нээцсэн шүү дүгнэ. Тэгээ хорт тавдраг байгаас гээд. Тий. Яг iPhone 4 гараал нас орстой. 4S илүү. 4 4 баха тий. Цочрол зочсон шүү дээ. Тэр өдөр ч ингээ блүүм гарснаа баг юм үгээ юу н утсан гарангуут баг нөгөөдөр нас орчлоо. Тийм тийм. Удааг шүү дээ. Маргааш нь нас орцсон. Тэгээ Bloomberg ч мөр өдөржингөө Apple-ийн талаар мөр бүх юм орсон шүү дээ. Steve Jobs ийм хийж явжсэн. Үжсэн гэжсэн гэдэг. Тэрийг өсмөж юм уу тээ. Нэвтрүүлэн Тэгэл Стив Джобс Стив Джобсын цадиг гэж гараал гэж. Цадиг нь уншаал те. Цадиглал. Тэр чи уншаад дуусгацсан те. Би уншаагүй. <laughs> Би өстэй нэг англиэр уншдаг Батар бол найзсан аваад. Тэгээд эхлүүлэл 100 хуц санаа. 100 хуц уншаал хайцсан шүү дээ. Үнэ гоё юм бэл. Хизээ нэгэн цаг дуусгах гэж найдсан, найдаж байгаа. <laughs> Энэ жил гэхдээ дуусгах гэж би алдсан байгаа л да. Хичээл уншчихгүй. Би энэ жил 1000 ном уншиж төлөв гаргацсан байгаа. Одоогор нэг 1000 ном. Одоогор нэг 5-ыг уншицсан байгаа. <laughs> Тийм тэгээд бед та 365 хоног байгаа те чи өдөрт 3 ном унш унш дууссан юм шиг. Жон хоцорж байгаа. Одоо хөдөө та байгаа ч гэсэн одоо ингээд зориулнаа. Аашгүй гурван үлгэрийн ном. Гурамсан цадик. Цадик. Монголд Монголоо Кристофер Нолны саяны гаргасан киноны нэр хүн гоёс шүү. Чамд ямар бас таалагдсан аа. Интерстеллар уу? Тий. Гоёс. Хойш хаст өүлж мэлсэн шүү дээ. Ерөөсл. Тэг дуусныхан дараа бүр яг сонир болцсон шээдсэн ёо. Аир гүн бодолд орсон шүү дээ. Үүдээ тэнэс гарч байгаа хүмүүсийг би бүр цараг найдсан чинь зүгэл. Гүн бодолд орсон. Тэр нүг нэг өөр болцсон гэж. Тэр нүг э, ямар гаргаас илээ? Нэг юм эргэтэйст алах гэж оролддог нэг эргэтэй тийм. Маа нөө. Юу л ямар нэртэй лээ? А тийм. Тэ нөө хутлаа энэ гариг дээр яг Джейсон Борн яг алхчихдаг. Энэ гариг дээр худлаа тийм юу амьдрал үүсэх боломжтой гэж худлаа шаалж байгаа. Хүмүүсийг авчрах гэж тий. Нэр тэгэж байсан тий. Угсаа ингээд өхлийн инстинкт гэж байдаг мэддэг. Одоо чи наатах мэдэр юу боддог ч юм матдаг ч нэг чихэнд яриад дэгс тий. Хүний нөгөө нэг амьд амьд амьд гарахыг хүсдэг тийм инстинкт цаанасаа байдаг мэддэг. Тэгээ би ингээд дарсан. Энийг битээ ховын гэж бодраа бодраа. Би чиний ингэж үхэж харж чадна гэж утсан л ч би харж чадахгүй нэ. Би цаашаа явлаа мавлаа гэж. <laughs> Амар шээс. Би харж чадна гэж утсан боловч. Тэр нэрээс сав хцаал нэрээ. Яа тэр хар нөхрөө ордог хэсэглэр амар шаасан шүү. Тэрийг би яг нэг хинтэй гарч чи таарс илүү нөө юу лээ. Төмөрийн юм сонны юмтайгаа ойлгох нэ гэж шууд хинтэй явцсан шууд гэл салаагчтай шүү дээ. Тэгэхэд бүр ингээд тэрийг баг ингээд хөгж гин гэж утсан шүү дээ. Тэр хар нүхлөө ороо хийчих гарч ирэх байх гэж. Тийм би бас тэгж утсан. Тэгсэн чи яг нэг сони орсон бүр 5 дэх ертөнцид ороод иртэн чинь. Сонин шатагтай. Яаж тэрийг одоо яаж төсөөлсөн бол? За яг шууд нэг таталцлын хуулиар ингэж удирдах боломжтойгээ тооцолцсон л шүү дээ. Тиймээс тийм нэг одоо дэлхийгээс одоо тэрээр занд часар их цай байгаа шүү дээ. Тийм. Хэдэн сая хэдэн тэрбумч гэрлийн жилийн тийм. Тэрийг шууд тэндээс тэр хугацааг туулахгүйгээр шууд энэ гариг дээр таталцлын хүчийг ашиглаад нөгөө гаригийн таталцлын хүчтэй гэж холбогдож байгаа хөөхгүй. Тэгээд мессеж хэлгээчдэг. Аа. Тийм миний ойлгох тэгж ойлгосон. Чамд тэгж яаж ойлгосон? Мэдгүй одоо тэр тийшгээ оронгуудаа яг охиныхоо тэр өрөөнд яг очиждаг нь яагаад тэгсэн юм бол гэж. Юу ахгүй нэг аа юу Тэгээ нэг бас тийм одоо үеэс шууд ирээд очиод тэгээд ирээд үсэх одоо илүү гэж тооцоолоод байна. Одоо үе нь болохоор нэг яг өөрөө явах гээд идэг нэг үе хартаа шүү дээ. Тий. Тэнгүүдээ stay гэж мэгэл. Тий. Тэр чинь нэг ирээдүй бичигдсэн болохоор ирээдүйг ерөөсөө одоо би жишээлбэл э, өнгөрсөн үйл очиод тэгээ өөрийнхөө одоо угсааны э, юу гэж шүү дээ. Удмын хүнийг аль гэж оролдож оролдол та тий. Тэнгүүд би хэд хэдэн ч үе алсан тий хэдэн ч үнийг цааш гэж бод өөрөө э, удмын хутаар таслах гэж зүгээр тийм төсөөлөл байгаад тийч алуулц юм. Би эзэш би өгөөсөө байна. Яг тэгвэл эн чинь нэг тойрог нөхгүй. Би э, нэг тэр хүнийг аллаа гэхэд яг тэгвэл би тэнд байгаа юм чинь би биш шал буруулах хансан байхгүй. Миний хутам үргэлжлэн тий яг тэгвэл би энд э, энэ өнгөрсөн үед ирж өрг алах гэж оролцсон. Тэгээд алч чадаагүй хөст тий. Тийм болохоор би тэр цаана ирээдүйд байгаа байхгүй. Тэгээд ирээдүйс тэгэхээр өнгөрсөн үе гэж ерөөсөө аль хэдийн бичигдсэн байдаг. Тий. Нэг хэзээ ч өнгөрснийг өөрчлөхгүй байхгүй. Яг бол аль хэдийн бичигдсэн буцаж явлаач гэсэн. Тэгэхээр ирээдүйд явдаг онол нь байт юм лээ. Яг 40 ноног юм шүү дээ. За хар нөх хар нөх гэдэг шүү дээ. Тий, тий. 20 20 одоо минутын хар нөхний хайжгаар ингээл өнгөрөхтэй. Цаг хугацаа 50 жил мэлээ. Одоо шалтлгээд ирэхэд тий 50 жил өнгөрцөн. Тэгвэл би яаж чинь шууд ирээдүйд үрээд ирсэн шүү дээ. 20 минутын дотор. Тэгэхээр ирээдүйд очих боломжтой байхгүй яг нөө юугаар хар нүхч ингээ яг юм доошогоо ингээд юу шиг ингээд нэг тийм ингээд өтний эргүүлэх эргүүлэх шигтэй ингээд доошогоо one dimensionless another dimension гэдэг. Тэнгүүд ингээд цаг хугацаа юм уу одоо орон зай чинь яг нугларцсан те ингээд нуглараад ингээд нэгсэн нугларч гэхтэй зөөр ингээд цаасаа ингээд нуглагдсан байд ч те ингээд доошогоо ингээд цут нэг тийм яг хар нүхийг яг нэг ягаад гэдэг штэ тайлбарлаад байдаг штэ яг тэр кинон дээр цаас ингэснээр зүрхэн цоолж болоод тэгээ one dimensional юм 3 dimension болохоор яг үзэгчдэд бөөрхи байна маань тийм үзэгчдэд бол амар энгийнээр тайлбарлаад өгсөн тий кино ойлгох нь бол пүм пүм гэл яг мэдээлэл нөгөөш <laughs> тэр хар өстэй тий нэг амар wise болсон тий та нар ч 23 жил хэрэг үйдэг лөө тий 23 цагаал махалтай болсон <coughs> хөвшөрцөн 23 жил саалаа та нарыг би ирэхгүй нэ гэж бодлоо. Тэгэж. Тэгээ дахиж үзмээр байна. Зарим минутын сайн ойлгох шнэ. Одоо бараг гарчлаа бах те. Утга гарч байгаа биз. Манайх бас тэгтээ кино кино үйлдвэрлэл сайн хөгжчлөө те. Угшаа кино театрууд гадаадын киног нэн дээр авчирч учрал. Тий. Өрсөлтөө. Тэнгист үзэг үр амар удааш ажиллаж шүү. Өргөөд үздэг болоо шээ. Тэнгис чинь зөте жинхэнэ халуухан жинхэнэ хайр сэтгэлийн гүүр байл шүү дээ. Тэнгис дотор болцоонд явал. Тийм тий. Киноор таавал. Попкорн дээр авч байгаа шүү. Ээж аваас 10 мянган төгрөг авч үзсэн. Тэр нэг э, хажууд нь байдаг нэг ямар кино гарч байгааг мэдээлдэг нэг гурван самар гэдэг шүү дээ. Тэрний урд ингээл барилга баригдаал тэрнээс ш тэнгис байхгүй болсон тий. Харагдгаа байлаа ш. Юу ч байдг нь мэдтгэв болгоо ш. Тэр нүр байн хажуурны хот амар харж байгаа ш. Гайхаа кино хүмүүс үзэж байгаа хтаа ш төсөөж босолш би нэг үзэх юмсан гэж төсөөж босолж идэг ш. Ах. Spider-Man өдр гарч ирлээ. Анх нөгөө нэг The Incredibles тэнгист гарч яхад үзэхэд л амар гоё байсан ш. Incredibles бол бүр ялч гоё ямар гоё юм бэ гэж бодсон. Чи нэг э, тий Кул кул санагдаж. Амар гоё болгосон тий. Хүүхд нээр хордон гүйж юм бол. Зэн зэн зэн зэн яг тэрний найруулга юу мөн сцен юм яг тэр сценаар нээр зөв тий. Жохон дээрүүн стил мэлтэй нэг 50-аад Америкууд нэг жохон 50-аад оны тийм бүхэн болгоны костюм бичаг мчаг өмсдөг тий. Тийм машин чинь яг жохон дээрийн хэд ч тий цагдаа магдана. Тийм хүртэл яг амар зөв шин технологитой юм шиг. Тэр нэг тесрэг тусан. Аав нэг нэг нууцаар бааз руу нэвтэрч явахдаа амар айлаа шат. Чулуу шид чинь хүмүүсийг шууд нам нам шааж байна. Хүчрэх өстэй шээ. Хүчрэх гэр бүлтэй. Тэгснэ даанч 2 дугаар ангийн э, сүүлд нэг гархан юм шиг яг тодорхой болж дуусан утаа тэгэж гардаг шээс. Зүгээр энэ мөнгө олж 2 дугаар ангийн хөвөл мөнгө олох нь гэж тийм бизнес санаа юм шүү. Тэг ингээл тавьчих шít. Тэгэл хэрэг үзэгчд байгаа хэрэг үзэгчд хоёр дөрөнгө хүсэж байгаа гэл. Байна уу? Би байранд байна одоо ингэж бодлаа. Танил мэдрэмж хийжсэн. Нэг утгагүй одоо нэг 10 10 биш 20 минут 20 минут өөр орчгүй дүү. Шинтер чам. Зан зан зан зан. Их нэртэй байгаа гэж. Сэ жоохон ягаад жоохон нялаа юм байсангүй. Зарим хүмүүс нялуураад идэх шүү дээ. Олон нийтийн сувгаар нийлурч болохгүй те. Үн нэ нэ нэ нэ. Миний хайл нь За тэгээд хэр вэ да? Э, ямар вэ? Эхнэртэй болох тэгээ ямар вэ? Би одоо тэгэл эхнэртэй болохоор яах вэ? Эхнэртэй л эхнэртэй. Базуу базуулах хэрэгтэй гэж л тээ эхнэртэй. Базуулах ёстой. Тэгвэл яг гоё э, гоё гэр бүл болтго гэдэг л шүү дээ. Манай зүр нээз тэгж харж байдаг. Тийм. Яг би болохоор зүгээр би болохоор зүгээр чөлөөтэй л байж. Балансыг л яг амар торгон торгон хяналтанд донд чиглэл барих хэрэгтэй. Адилхан л яг би нэг тийм хүндэтгдэг, би нэг хаяад эрхчлөлөг жоохон хүндэтгдэг л байна нэг нь тэтгэхгүй итерхий базгаал нөгөөх нь базуулаа шахаад байл тэгэл яг баланс алдагдчихгүй. Эрэхтэй нь эрэхтэй нэмэгтэйгаа итерхий бас базаад ажиллахгүй. Тэгэхээр эмэгтэй нь ингээл нэг тийм гэрээ авгаа мавгаач үү те. Хэцүү штэ. Эмэгтэй нь ажил хийгээл яг өөрийн гэсэн карьертэй. Тэгсэн мөртлөө болсон яг яддаг тийм байвал. Нэртэй бацуулсан хүмүүс бас найз найз майз нэлээд бацуулчулж байгаа тэнэг гэж ч те. Ер нь хэцүү найзгаа алдсан юм шиг шүү дээ. <laughs> Яг нэг эхний хажууд нэгсэн өөр өчтөг те. Тийм. Манай найз эхний хажууд бид нартэй болохоор яг 10 жилийн самт өссөн. Аха. Тэгээд э, бидний хажууд амир амир тийм чөлөөтэй те. Ямар ч тийм өөргөө барихгүй шааж басан чи. Эхний хажууд зүгээр арх утсан байж байгаад бидэртээ жилүүтэй ичихгүй тэгсэн чинь жоохон жоохон хэрүүл мөрөл болсон юм шиг л цаалж малаад цаалж малаа ш. Ямар тэнийг нэг салаад идэх хүмүүс яг зөв юу юм л те. Тэг нэг зүр те эхнэрээ найрахтай л одоо тийм. Тийм арын шингаар шингаар нэг найрт тэгээд өөр зангахаар юм эмэгтэйчүүд амар уралт юм л гэж ойлгосон. Аа. Амт эхлээ сайн өөрийгөө танилцсан байх хэрэгтэй байна л та. Аа намайг ч ер нь сохтуу ах юм ах тэгэл зүгээр л найзууд мэдтэй ах ер нь бол сайн мэддэг гэсэн л таас маа найз хүн тий шах яг хамт яг ямар хөөд мэднэ гэтээ одоо яг нэг хүүхдтэй болсон болохоор арай жоохон татлаа төтлээтэй болж арай жоохон хол тэнж болохгүй гэж шах тий эцэнгөө нохоо шиг тэнж болохгүй шүү дээ энэ ч одоо зөв шүү дээ гэр оронтой гэрээ мартсан гэсэр биш үү? Аа. Тэгж ихтэс. Гэсэр юм. Найзтай хоёр хонж манд ч удаа загна. Загнадаг ш. Гэрээ мартсан гэсэр өдр гэж. Гэсэр болцсон гэж. Гэсэр сүм. За за иргэдээ сайхан онлайн цахим бүртгэлээр газар өмчлөх газраа сайхан өмчлөөрөө би бас бүртгүүлсэн байгаа манайхаа тэрэндээ өргөнөөр оролцож газраа өмчлөрөө газраа авцгаая монголчууд хэдүүлээ газар бол хамгийн үнэтэй зүйл шүү за за тэгээд энэ нэвтрүүлгээ дуусгая танил мэдрэмж нэвтрүүлэг тэмүүгээ оролцлоо та бүхэн за баярлаа баярлалаа шүү дээ тэмүүгээг ирж үзээрэй манай stand up UB comedy-гийн гишүүн байгаа одоо нас stand up хийж хийж байгаа Basement Club. Тэгээд ер нь Facebook-ээр UB UB Comedy. Утаа багшийнхаа доор ингэж ажиллаж байгаа. Багш. Сат байна. Бид нар бол бүгдээрээ л биенээсээ суралцж байгаа. Тэгээд энэ бол stand-up-ийн эрдмийг сурж байгаа журмын нөхдүүд билээ. UB <laughs> Comedy. За за баяртай. Танил мэдрэмж нэвтрүүлгийн 16 дугаар анги. Баярлалаа. Kupa kupa pai pai. El alcohol, papa pa el alcohol. el alcohol, pipa pupa pai pai.